A salarial. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, euh, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, 12, 12, 12, 12 www.11rocks.net. Ouais! Quelqu'un mette tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes Qu'est-ce que tu crois que ça va être Tout à fond Le rock, c'est tout à fond Rock and roll. I'm oh Ringo and I'm ready the On the rocks. All Oh, j'ai une pêche, j'ai une pêche, les gars. <laughs> Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs ou presque. Là, il va y avoir quelques émissions en moins dans les semaines à venir, mais je vous raconterai tout ça. Euh, c'est de 19h à 20h30, je suis ravi de vous retrouver, une émission cœur léger et nez bouché, vous allez entendre, c'est sans trucage. Et je suis avec euh, Mathieu Dufaux qui est là. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, comment ça va Mais oui, ça me fait très plaisir de vous retrouver à ces micros, ça fait bien longtemps. Oui, ça fait quelques temps, j'ai suivi l'avant-dernière émission un petit peu là avec... Euh, Mathieu Malon et puis euh, David Fecknam. Voilà, c'est ça. C'était bien agréable. C'était bien sympa. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, puis voilà. Mais on est là. il, paraît que t'étais également sur Pop Up, mais on s'est point vu. Mais euh, on s'est point vu. J'ai été rapide. J'étais le vendredi, mais j'en ai ramené une belle interview. On en reparlera juste après. donc on va évidemment faire un petit débriefing sur Pop Up avec le sieur Mathieu, et puis on va parler de l'automne à venir et le début de l'hiver même à l'Astrolabe avec une programmation qu'on pourrait qualifier d'éclectique. Euh, oui, euh, ce trimestre-là, il, ressemble à ça, oui, effectivement. Exactement. Euh, on va commencer avec le coup de cœur ce soir, comme d'habitude. Et le coup de cœur ce soir, ça fait bien longtemps que ça n'a pas été un coup de cœur sur une nouveauté. D'abord parce qu'ils n'ont rien sorti depuis très très longtemps. Et même il y a très longtemps, quand ils avaient sorti des trucs, c'était quand même pas terrible. Enfin, moins bien, on va dire. C'est le nouveau morceau de The Cure, qui vient de sortir, qui est annonciateur de l'album qui va arriver dans quelques jours. Alors, c'était vraiment l'arlésienne, hein, on l'attendait depuis très longtemps. Moi, j'avoue que j'avais un peu lâché l'affaire. J'étais un grand, fan de The Cure et j'avais lâché l'affaire après des Desintegration, donc ça fait quand même 1989, ça fait un petit moment. Euh, tout ce qui était avant, j'adore. Après, un peu moins. Euh, et puis, euh, on annonçait cet album. Ils avaient fait quelques albums où ils s'auto-caricaturaient un peu. C'était moins bien. Bon, c'était, ils se cherchaient un peu. Et puis plus rien. Des lives, des lives, des lives, mais pas, pas d'album. Et cet album, il l'annonce depuis 3-4 ans. Il l'annonçait sombre. le morceau qu'on va se diffuser maintenant, qui s'appelle Alone, qui est le premier single qui est sorti, c'est pas la fête du slip, hein. Euh, mais je sais pas si t'as posé une oreille sur le morceau. Non, j'ai pas posé une oreille sur le morceau. Moi, la dernière fois que euh, je me souviens d'avoir vu euh, The Cure, puisque je les ai vus à plusieurs reprises, la dernière fois c'était à la Route du Rock, un concert qui a duré deux heures, deux heures et demie à peu près. c'était impressionnant parce que pour accéder à la Route du Rock, une fois n'est pas coutume, il y avait une queue de voitures. donc j'ai laissé mes comparses en voiture, j'ai accédé à pied au site parce que je voulais voir avant The Cure d'autres artistes. Et euh, deux heures et demie de concert, euh, long, euh, ma foi, toujours agréable de les voir euh, parce que Robert Smith et puis ses collègues, bah voilà, il, ça, joue toujours aussi bien. Lui, il, a une voix qui bouge pas globalement, mais au bout d'un moment, on perd l'attention de deux heures et demie de concert. genre, voilà, après The Cure, ils sont généreux, tant mieux, et surtout dans un festival comme celui-là où qui a dû capter un public inhabituel, même s'il y a quand même un, voilà, la rue du rock, ça, ça reste quand même un public qui peut aimer The Cure. Mais voilà. Et depuis ces derniers temps, je suis comme toi. Moi, j'ai suivi la première période sur les albums. Ça, ça, ça fait les beaux jours de bah, fin du collège, début du lycée, jusqu'à. fin Il y a des photos de toi d'ailleurs avec les cheveux à la Robert Smith. On les a Non, non, non, non. Mais, j'avais un ami qui qui, qui avait euh, qui était habillé de la tête aux pieds euh, comme Robert Smith. Mais il n'était pas tout seul. Hein. Il y en avait beaucoup. Il y hein. avait un, petit paquet. Mais ouais, des bons souvenirs. Je les ai vus à Bercy. Je les ai vus au Zénith. Euh, voilà, au moment où c'était bah, où j'écoutais davantage quoi. Alors moi, voilà, j'avais lâché l'affaire. Ils reviennent avec ce morceau Alone, un morceau très, vous allez entendre, un morceau assez long également où, où Robert Smith se met à chanter au bout de 3-4 minutes euh, ça peut rappeler les, justement les morceaux de Disintegration ou ces morceaux euh, de Kiss Me Kiss Me Kiss Me qui étaient très longs très euh, très très longs sauf que le son est beaucoup moins produit et beaucoup moins vertigineux qu'à l'époque c'est très sec vous allez entendre et, et, puis Robert Smith bah, c'est Dorian Gray c'est-à-dire que physiquement ça, là, là c'est Dorian Gray non puisque physiquement ça bouge beaucoup mais la voix c'est Dorian Gray la voix c'est étonnant il a exactement la même voix qu'il pouvait avoir en 1979. Euh, ça c'est très très prometteur pour l'album. Ce morceau, je ça fait longtemps que j'avais pas attendu, attendu avec autant d'impatience un album de The Cure et ce morceau me le fait attendre encore plus. Donc pour Duduche et pour tous les autres qui ont également les, les cheveux corbeaux, voici donc le dernier The Cure. Ça s'appelle Alone. C'est pour ouvrir, ouvrir l'émission. Après on continuera un tout petit peu dans la même ambiance. Donc là vous êtes tranquille euh, pour aller tranquillement vous installer pendant 8 minutes on va dire. Et puis après on démarre avec Mathieu Dufault pour cette émission spéciale, euh, un petit débriefing au pop-up et surtout on se passe en revue l'astro. début d'émission, pas très euh, girly paillette hein, euh, dans The Rocks, mais vous avez reconnu évidemment The Cure avec Alone, tiré du prochain album à venir. Et puis là, c'est un album qui est déjà sorti. Vous avez reconnu également le survivant, parce que là, on peut appeler ça un survivant, euh, et un phénix même. C'est Nick Cave, tiré de son dernier album avec les Bad Seeds. Le morceau, c'est Frogs. On a l'impression que c'est le final de l'album. Non, parce que tous les morceaux, c'est le final de l'album. <laughs> voilà. Nick Cave, mon cher Mathieu. Bah, Nick Cave, moi j'aime bien. Je j'ai pas écouté le dernier album. Je j'aimerais le revoir en concert parce que j'ai euh, ces derniers temps là, il a fait quelques concerts à Paris où les gens ont pu, euh, où j'ai des amis qui ont pu y aller, qui sont qui ont passé un super bon moment parce qu'il est souvent très très bien entouré. Oui, c'est une bête de scène. De très très bons musiciens. Puis effectivement, lui, c'est une bête de scène. Et c'est des concerts un peu, euh, ouais, à chaque fois. Euh, des grands messes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'aimerais bien y retourner. J'avais longtemps que je l'ai pas vu. Ah, je l'ai euh, jamais vu moi. Et puis depuis, il a fait, euh, bah, il est assez productif quand même ce jeune homme. Ouais, et puis après deux albums de deuil un peu compliqués, quoi. Là, il revient un truc un peu plus lumineux et grandiloquent, et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Vous êtes dans The Rocks si vous avez reconnu cette voix là dans mon oreille droite, gauche, enfin un peu partout, parce que c'est de la stéréo. C'est Mathieu Dufaux qui vient nous parler de la programmation de l'Astrolabe. On va toucher deux mots de Hop Hop C'était il y a quinze jours, trois semaines. Ouais, c'est ça. 13-14 septembre. Voilà, donc un, un Hop Hop euh, sans pluie sans pluie, mais avec un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, mais pas avec sang non plus au jardin de l'évêché. Et on aurait pu se dire, tiens, qu'est-ce que ça va donner Eh ben, ça passe. Euh, ça passe, oui, ça passe parce qu'on a trouvé euh, des, euh, des Vous êtes malin. voilà, on a, on ferme une porte, on en ouvre une autre. Donc on a retrouvé cette belle salle du théâtre qui était mise en lumière par les techniciens du théâtre et ma foi, c'était une vraie réussite avec cette scène circulaire qu'on a pu utiliser à 280 degrés. Donc ça, c'était plutôt la valeur ajoutée un peu du festival, retrouver le théâtre, mise en lumière et avec cette scénographie particulière. Euh, le Campo Santo qu'on n'a jamais quitté euh, depuis quatre ans et qui là c'était deux scènes face à face qui faisaient des ping-pong et euh, la salle de l'institut. Je te cache pas que le, même si ça passe sans le jardin de l'évêché, on, on aime ce jardin de l'évêché, on aime parce que c'est euh, c'est un endroit assez convivial, un petit cocon, voilà, dans un cadre assez fantastique quand même la la cathédrale autour, ce bâtiment en front qui est le, bâtiment du Pont-Loup l'hôtel du loup euh, Il y a pire comme histoire quand même pour, euh, pour jouer, pour écouter de la musique. Donc on, espère le retrouver l'année prochaine euh, quand ils auront terminé leur rénovation et peut-être euh, voilà, euh, on va voir, croisons les doigts. Après on a réussi à le faire, on a réussi à aussi utiliser de, un nouveau lieu puisque c'est la cour du Panlo qu'on n'avait pas utilisé les précédentes années, qui permettait d'avoir un village le samedi après-midi accessible gratuitement, donc plein de gens qui pouvaient, euh, bah, qui, sont pas allés au, au festival, mais qui ont pu découvrir des artistes, des DJ, la chorale de l'Astrolabe, et et puis il joue ben, un artiste qu'on a retrouvé aussi le midi au Ponton, qui est un partenaire que, qui nous suit depuis pas mal de temps. Donc voilà, en tout cas ça s'est bien passé aussi bien sur le montage, l'exploitation, le démontage, qui est important aussi, euh, à la fois lié avec toute l'équipe euh, de production, de décoration, euh, les bénévoles aussi qui nous donnent un coup de main, toute l'équipe de l'Astro, on est quand même mobilisé à 14 ou 15 exclusivement là-dessus pendant quelques temps. Et puis avec une ambiance qu'on a retrouvée qui a été assez chouette, c'est-à-dire que les gens étaient contents d'être là. C'est un peu ce, cet événement de rentrée qu'on retrouve avec plaisir et, et c'est communicatif, c'est-à-dire que de voir ces, tous ces gens qui déambulent dans, le, dans les rues piétonnes, puisqu'on on, piétonise entre guillemets une, une, rue pour accéder aux, aux, différentes scènes. Ça c'est aussi un, un luxe, c'est plutôt agréable. Et il y avait un peu de cette, cette excitation, c'est la rentrée, les gens se retrouvent. Euh, voilà. Et puis euh, ils sont encore un peu bronzés. Ils sont encore un peu bronzés, ouais. C'est ça pour ceux qui ont eu la chance d'aller en vacances, ils sont un peu bronzés. Et puis les, puis des groupes aussi qui étaient euh, contents parce que c'est pour avoir discuté avec certains d'entre eux, contents de l'accueil, contents de jouer tout simplement dans, dans ce cadre-là. Donc globalement, c'était plutôt une bonne édition. Il manquait un peu de monde pour être euh, fréquentation un peu en baisse. Ouais, précis jusqu'au bout. Ah, mais on n'a pas dit nos derniers mots. On va aller euh, draguer euh, d'autres régions et, et qui sont pas très loin, à commencer par Tours et puis par Paris aussi. Paris, c'est une heure de, de train c'est vrai que c'est euh, un, prix qui est quand même accessible ce festival, donc il y a peut-être matière à. Déjà, il y en avait, il y en a beaucoup qui viennent de l'Île-de-France, euh, ça c'est plutôt chouette. Et on va essayer de, de tout en continuant notre communication de terrain auprès du Loiret, du département, parce que c'est quand même euh, c'est là que ça se passe un peu. Élargir un peu. Quoi. Élargir un peu parce que peut-être qu'avec la proposition artistique qu'on peut faire, qui qui est liée à l'émergence, on est peut-être arrivé à un seuil aussi de de captation de sur notre département. Euh, alors on va prendre le temps d'analyser les chiffres là jusqu'à depuis 2019 là où on a commencé à, faire des fréquentations qui ont augmenté pour voir d'où viennent les gens parce que ça on peut le savoir. Savoir est-ce des gens Certains viennent de faillologe. Ouais, j'ai cru comprendre. Ouais. Est-ce que c'est des gens qui sont partis qui étaient de la des régions extérieures parce qu'on était un des seuls festivals pendant les, confinements successifs et, et ça a capté des gens de, de plein de régions ou est-ce que c'est euh, euh, le public orlanique est venu en masse parce qu'il y avait moins de propositions. Maintenant, tout se passe bien, et, entre guillemets, c'est-à-dire que tous les, les, festivals ont pu euh, rouvrir leurs éditions sans aucun problème. Donc voilà, ça, ça, ça, vaut le tout de prendre le temps d'étudier tout ça, puis de voir euh, comment on, comment on axe l'année prochaine. En tout cas d'un point de vue artistique, on restera sur la même sur, sur bah, la même idée. Ouais. Alors toi, tu programmes ce festival, euh, tu as la plupart du temps vu les artistes en concert en amont. Sur ce que tu as vu toi, quelle belle surprise si tu gardes euh, un groupe qui, qui soit confirmation de ce que tu pensais que ça allait être, soit où tu t'es dit ah oui c'est encore mieux que je pensais ce que ça allait être. Euh, il y, y, en a plusieurs. Il y a il y a Johannon que j'ai qui a clôturé le samedi soir au théâtre, qui était vraiment que j'avais déjà vu moi à, au quart de tour il avait ce petit défaut qu'il a encore, qu'il avait encore un petit peu à, Orléans, mais un peu moins, de parler un peu beaucoup entre les morceaux. Là, c'est un brillant mélange entre du hip-hop, du rock, des choses comme ça, et qui euh, la salle était effervescente. Elle était vraiment, il se passait, il se passait un truc. Donc ça, c'est vraiment chouette pour clôturer euh, ce théâtre. J'ai vu une partie de notre ami euh, belge qui a joué dans la salle de l'institut, Loverman moi euh, moi, j'avais déjà vu euh, en Hollande et j'avais été subjugué euh, du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est au-delà d'avoir son répertoire, c'est aussi une performance qu'il propose. Donc c'est délicat d'arriver en cours de route. certains ont l'ont fait parce qu'ils voulaient voir d'autres trucs hein, en même temps, d'autres groupes. Et ils n'ont pas toujours tout saisi. Euh, mais ceux qui ont eu la chance de pouvoir faire début jusqu'à la fin, ils sont pas restés. Un, voilà, il s'est passé quelque chose quand même. C'est euh, c'est un bonhomme qui a une, une voix caverneuse, qui est habité, euh, qui est pas toujours derrière les instruments. Il a beaucoup de bandes qui. il va se balader, il va chercher le public euh, c'est un ovni, moi je trouve que vraiment il a, il a, il a, il a un truc qui est, vraiment chouette. Ça peut chatouiller la folk, ça peut chatouiller plein de trucs. Ça chatouille la folk. Euh, ouais. Et euh, voilà, il y a quoi d'autre Il y a nos amis d'adultes DVD euh, qu'on jouait à une heure assez dans l'après-midi, qui me marie un peu big beat et musique rock là, qui était vraiment chouette. Il euh, y a euh, merde, euh, Ibibio Son de Machine euh, qui ont joué le samedi. là, très très bon musicien avec une sélection cuivre, une chanteuse, du groove, du funk, de la disco, très très très, très chouette. J'étais, je pense que le public a été impressionné. Moi, chez, je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre sur Fat Dog euh, en tout cas, le public était captif, euh, nombreux et nombreuses devant devant ça. Je pense qu'ils sont pas allés jusqu'au bout du truc, mais ça c'est mon avis. Euh, Quelques fois que je les vois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, J'ai pu voir. tu as parlé de Mathieu Malon. Il y a deux émissions. moi, j'avais pas eu. T'avais pas vu le live à l'Astrolabe Non, j'avais écouté. Il m'avait envoyé des sessions, etc. Eh ben, écoute, c'était chouette de le voir avec cette formation-là, euh, dans une heure pour une ouverture de festival, donc pas évident quand même. Euh, il y a une espèce d'unité qui euh, se dégageait. C'est un vrai groupe. du coup là. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment, ça fait plaisir à voir. et puis, puis, voilà, il y avait du monde. C'était pas la, la, grande scène telle qu'on a pu connaître à 22 h mais mais voilà, content aussi d'avoir participer à la programmation avec Fred sur le fait de, faire venir Mathieu à ce moment-là et puis dans ce festival c'était euh, voilà il y a eu euh, il y a eu des retours même des gens qui le connaissaient pas qui ont pu le voir qui sont allés tôt qui m'ont qui m'ont dit plus grand bien donc euh, voilà il a gagné quelques fans supplémentaires euh, deux, deux femmes aussi qui sont euh, qui ont, vraiment réussi leur concert. C'est pas la musique que j'écouterai euh, tous les jours, mais c'est Alowala et Catégorique. L'une est d'origine indienne, mais elle habite en Scandinavie maintenant. L'autre est suisse et pour le coup, c'était voilà, le, le Catégorique, c'est plus un répertoire hip-hop raga, mais avec vraiment il se passe un truc sur live, une batterie, euh, des un danseur, euh, une femme qui est, assez volubile, qui chante, qui danse, qui voilà, et, vraiment, c'était assez magique. Et l'eau voilà, c'était pareil, c'était pour la clôture du vendredi soir. Elle, elle est plus sur un répertoire électro, un petit peu, un peu comme Mia a pu le faire il y a très longtemps. Euh, elle avait arrêté la, musique depuis 8 ans, et puis là, elle a repris avec des nouveaux morceaux. Bah, retour réussi, je trouve. Euh, double vitrage, batterie, machine, euh, synthé modulaire, euh, joué comme si c'était une techno. Ça, c'est pareil, à 8 heures, ça a tout défoncé. Ah voilà, il y, en a plein d'autres. Alors, le vendredi, j'ai vu beaucoup de concerts, parce que c'était vraiment... voilà, j'avais envie. Le samedi, j'y suis allé, j'ai pris plus de temps avec les gens, euh, donc j'ai moins couru. Donc j'ai loupé euh, Do Nothing par exemple. Ah euh, j'ai vu Caboché que j'ai vraiment très très bien aimé, un Kenyan avec un autre Kenyan sur scène, une espèce d'ovni aussi, un androgyne un peu à la Kezia Jones euh, d'il y a 20 ans, avec un mélange de plein de genres musicaux que j'avais déjà vu et qui a voilà, vraiment qui a, été euh, qui, a bien fonctionné voilà, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fois il y a des entre guillemets, si on peut parler comme ça, mais des traditionnels groupes post-punk, post-rock, euh, au rock euh, qu'on peut développer, et qu'on sait développer, et puis il y a toujours aussi euh, des, des, des, des, groupes qui sont à la croisée de plein de genres musicaux, qui proposent un répertoire assez insolite et qui vont toucher des gens vraiment et des gens qui ne les avaient pas écoutés jusqu'à présent. Donc quand on, quand on fait ce pari-là et qu'il est réussi, bah, c'est bien agréable d'avoir euh, des retours positifs comme ça. Ouais. Alors moi je vous parlerai, j'y suis allé que le vendredi, mais je vous parlerai en long, en large et en travers d'Augusta. Ah je vous bah te remercie pour ça. Je la connaissais pas avant d'avoir euh, la programmation de Pop-Up. Je suis allé creuser et c'est celle qui évidemment m'a, enfin évidemment non, mais m'a terrassé de beauté euh, directement. Euh, et j'en parlerai donc le 4 novembre. Notez sur vos tablettes une bien belle interview avec un moment de grâce comme il y avait eu pour Émilie Zoé. On avait testé euh, l'endroit et eh ben on a récidivé du Panlou. Il y a un escalier rempli de fantômes et donc quand on s'installe avec une guitare sèche et qu'on fait gring et qu'on fait oh dans le dans mon petit micro tout pourri, ça on a l'impression d'être dans à l'Union Chapel à Londres. Mm. Euh, ça a été un très bon moment pour un morceau live et puis une interview à suivre d'une d'une artiste euh, alors un peu flippée. Hein, elle a elle a elle a annulé quelques interviews avant sa prestation pour protéger sa voix. C'est la première fois je le disais en, en, en 30 32 ans d'émission, 32 ans d'émission qu'on me demandait des questions avant et en fait euh, adorable, euh, voilà, pas, pas, pas très sûr d'elle, mais euh, vraiment une interview Vraiment très très sympa. Donc euh, je vous donne rendez-vous le 4 novembre pour cette interview d'Augusta et on se repassera le petit morceau là Ils va se passer un morceau euh, qui est pas tiré de l'album parce qu'il n'y a pas d'album, mais un d'un c'est ses EP. On a hâte, exactement. No Coward Euh, voilà, donc euh, voilà, ça c'était une très belle découverte. moi, j'aime beaucoup cet artiste également. Et puis une voix de, de dingo quand même. et puis des compositions. Puis elle a la chance de d'être de faire plein de dates un peu partout, pas qu'en France, parce qu'elle a été, elle est aidée par des labels étrangers, par des agents étrangers, donc elle elle fait son son, bah, solo un peu partout. Donc euh, c'est chouette quoi, ce qui lui arrive. Ah c'est très chouette. Donc rendez-vous le 4 novembre dans The Rocks pour l'interview enregistrée euh, à Hop Hop Hop. Hein, il y a un peu de délai parce qu'il y a plein plein d'émissions spéciales entre temps. Euh, voici Augusta avec No Cowards et dans The Rocks et ensuite on se balade dans la programmation de l'Astrolabe. I miss the late night bus. I simply watched it go. The driver waited, headed home. I'm not leaving this time. I try to change my mind. I'm not leaving this place. Watch as I stay. Oh, I'm not care with it. Just know what this is about. Oh, I'm no I'm listening, I'm listening now. Some things I'd rather not know. Places I'd rather not go. I'll settle down to hear you out though. Oh, I'm no coward. I just know what this is about. Oh, I'm no coward. I'm listening, I'm listening now. And I stand still and wait. done, I just know love I know how it goes. I stand here, should it mean I stand alone? Oh, I'm no kid just know what this is about. Oh, I'm no carousel. I'm listening, I'm listening now. Oh, I'm no carousel. Just know. Voilà, là normalement vous êtes tout ému et derrière votre votre poste de radio. C'était Augusta avec No Coward. Interview à suivre, émission spéciale le 4 novembre dans The Rock. Il y aura une autre émission spéciale la semaine prochaine. Ce sera une autre édition de Quij cette émission qui consiste à... Tu n'es pas venu à Couige encore, monsieur non, Non, non, non, non, non j'ai laissé des, euh, des hauts dignitaires de l'Astrolabe. Mais oui, je vois bien, je vois bien, mais c'est le moment de devenir calife à la place du calife. <laughs> Euh, et donc, euh, la semaine prochaine, bah justement, il y aura un haut dignitaire de l'Astrolabe, Bill Rob sera là euh, la semaine prochaine. On parlera du Nikev, d'ailleurs, dans cette émission. Il y aura Blutch et il y aura Mathieu Malon. ce sera la fine équipe de la, prochaine de la prochaine fois. Et puis, on est en train d'en concocter une autre avec... Bah, il y aura aussi du beau monde. Sylvain pour très peut-être Anita Farmine, mais euh, ça dépend de son emploi du temps. Voilà, il y aura, il y aura du monde qui, va venir. Une nouvelle voix, c'est bien aussi. Ben oui, c'est ça. Mais, tu es bienvenu quand tu veux, tu sais, tu connais le chemin. Euh, tu es très occupé. Euh, et donc nous avons euh, donc euh, sur un quiz précédent réglé son compte en bien ou en mal à The Vaccines qui ont sorti un album il y a ah. quelques temps et qui seront à l'Astrolab le 11 octobre. C'est une grosse date, cette date des Vaccines. Alors il y a eu, il y a eu du pour. Hein, donc oui, il y eu. Moi, je plutôt tout, ça plutôt bien. Je, pense que je serai là. Euh, voilà, et il y, en a qui, qui, qui alors Sylvain, Sylvain par exemple a failli casser la vitre. Ah, Sylvain Trémaud, euh, il, il, peut casser des vitres. Hein, il, a failli, hein, il a failli casser la vitre. Euh, donc The Vaccine, c'est le c'est le 11 octobre. Le dernier single s'appelle Discount Dicooning. Il sort de, il est issu de cet album. Et tu vas nous en toucher deux mots maintenant. Bah, la grande question, on en parlait avec Olivier Jarriot qui est un bénévole de de l'Astrolabe euh, qui écoute beaucoup de musique, un peu plus âgé que nous, et qui me disait est-ce qu'ils vont être aussi euh, aussi bons qu'avant en concert, puisqu'il les avait déjà vus. C'est vrai que ça fait quelque temps qu'ils euh, ont ils ont quand même rempli euh, des, des, salles avec leurs premiers albums. Voir des stades en Angleterre. Ouais, et plutôt percutant euh, là-dessus. Donc c'était un peu euh, l'interrogation. On va, on va attendre. Moi, c'était aussi ça. Ça, c'est marrant parce que quand on fait ce, ce genre de date, à la fois, bah, on est content de retrouver certains morceaux qu'on va voir en live, euh, puisque et encore, je pense que c'était des les gens qui pouvaient écouter ça, c'est des gens encore un peu plus jeunes que nous. Il y a des gens plus jeunes que nous oh, Il en existe quelques-uns. Ah. et pour avoir pour avoir échangé avec euh, voilà des euh, avec euh, quelques amateurs de musique et amatrices de musique de je pourrais autour de 40 ans, là ça leur rappelle c'est toute la Madeleine de Proust quoi. C'est assez rigolo. C'est la fac ça. Ouais, c'est ça. et donc il n'y a pas beaucoup de dates en plus en, en, France. Ils sont pas ils font pas une tournée marathon curieusement. Alors je, je, tant mieux pour Orléans. voilà. Et voilà, on est au cœur de la pop, hein. on est au cœur de la pop efficace avec des belles, euh, des beaux refrains, des beaux, euh, des, beaux arrangements. Euh. Ça, ils savent faire du refrain. Ouais, hein, c'est un peu leur marque de fabrique. C'est leur marque de fabrique. Voilà. Ensuite, euh, j'ai pas écouté euh, les derniers morceaux là euh, qui viennent de sortir, contrairement à toi. de l'album, dernier album. Alors le dernier album, c'est vraiment un retour aux sources, c'est-à-dire qu'ils étaient partis un peu dans des directions un peu synthées, un peu un peu étranges, mm. et là ils sont revenus vraiment à ce qu'ils faisaient à l'époque du premier album, celui qui qui a fait que c'était la, la next big thing en Angleterre. Ça retombé un petit peu, mais mais c'est voilà, ça ça ça ça, ça retrouve l'énergie et les guitares du premier album. Je pense que voilà, je pense qu'il va y avoir. alors je, l'espère. Hein, euh, c'est des gens qui n'ont jamais arrêté de pratiquer de la musique, donc c'est pas un retour comme ça pour euh, dire bah voilà on refait, on, reforme le groupe. Euh, non, puis si je dis pas de bêtises, ils ont ils ont joué à Glastonbury là. Oui oui, je te confirme. Et, ça c'est ça c'est bien. J'ai vu des images, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Et je serai pas là moi en plus pour le concert. Ah oui. Ouais. Donc tu me raconteras. Je te raconterai. Ouais. Quand tu reviendras à Quige. Ouais. <laughs> c'est parti. Ça s'appelle Discount Dicooning. C'est tiré. Alors c'est pas le meilleur album. C'est pas le meilleur morceau de l'album, à vrai dire. Mais c'est le dernier single. Donc on, se le passe dans The Rocks. Et ça, c'est le 11 octobre. Ça va venir vite. Maybe we should keep on dancing. Maybe we should keep on dancing. I feel like something good is gonna happen. I care if I'm alive. vaccines Dans The donc, qui sera en concert le 11 octobre, ce sera à l'Astrolabe, puisqu'on parle de la programmation de l'Astrolabe ce soir, et on va maintenant se diriger vers la veille, puisque je me fais tout dans le désordre, comme d'habitude. Ça sera un concert des satellites. Alors, c'est pas les satellites euh, qui avaient les pieds oranges lorsque nous étions jeunes, Mathieu. Non, c'est pas les satellites français. C'est pas les satellites français, ça n'a rien à voir. Ceux-là viennent de Turquie, si je ne m'abuse. Alors, ceux-là viennent pas de Turquie. Ils font eh ben, je m'abuse. Euh, ils font du psyché turc, du rock psyché, psyché euh, à mode turc, voilà, et qui est comme, comme on a pu rencontrer rencontré avec Altingun. voilà. Euh, ils sont Ils sont, euh, ils sont israéliens. Ah, d'accord. Voilà, Et pour le coup, euh, ils viennent, ils viennent. ils, étaient prévus qu'ils viennent déjà il y a, il y a un certain temps, et puis pour les raisons qu'on connaît, ils ont pas pu prendre l'avion. surtout, c'était un mois d'octobre qui était chargé. Voilà. donc là, ils reviennent, ils peuvent en faire faire une tournée et défendre un, leur, leur, leur musique. C'est oui, quand je parle d'Altingun, c'est peut-être euh, c'est une chanteuse également qui chante euh, très très bien, que j'avais pu découvrir moi au Transmusical à, Rennes, accompagnée par des musiciens qui sont à la fois sur de la musique un peu euh, turc, euh, on va pas dire traditionnel parce que c'est la musique qu'on peut, qu'on peut écouter beaucoup en Turquie, un peu de façon euh, quotidienne, euh, avec des instruments, au-delà des instruments classiques, guitare, batterie, des, instruments qu'on peut trouver dans ce, genre de répertoire. ça groove, ça danse, ça chante bien. voilà, moi je suis, ça va être un beau moment, et d'autant plus qu'avant on aura Gros Cœur, qui est un groupe belge, qui est un peu dans qui est, qui qui un peu arabisant également, qui est alors plus rock. Euh, donc le mélange va être chouette à entendre et à ça va être une soirée euh, placée sous le signe de la danse parce que c'est vraiment entraînant, euh, une belle soirée. Ouais. Il va faire chaud. Il va faire chaud. Ouais. Satellite Oulourmu Desrin. J'ai bien fait là. Oui. Merci. Ça sera donc le 10 octobre et ce sera à l'Astrolabe et ça va faire ça. On la bête en train de danser du ventre debout sur la table euh, du studio invité. C'est normal car c'était un concert qui a porté ce genre de comportement. Satellite des d'Ezrin. Je suis en train de demander, c'est bien le bon morceau que je suis en train de désannoncer, mais le standard n'a pas sauté non plus pour contredire. <laughs> Donc on va dire que c'est à peu près ça. On continue à visiter euh, l'Astrolabe ce soir dans The Rocks avec une date qui elle sera neuf jours plus tard le 19 octobre avec un artiste qui moi m'a interpellé que je connaissais pas et je suis allé un peu tendre l'oreille euh, lorsque je dépouille et que je décrypte la programmation de l'Astro. C'est Johnny Carwash. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Donc alors l'idéal ça aurait été avoir d'avoir les bénévoles puisque ce concert a, revêt un, un caractère particulier parce que chaque chaque année, mais ça fait deux ans que les bénévoles organisent leurs propres concert avec les moyens de l'Astrolabe. Donc c'est eux qui font la démarche artistique d'aller euh, choisir les groupes. Euh, ils se réunissent, ils font leur petite réunion, on les, on les forme à la production, on les, on les initie pas à la technique, mais euh, sur les fiches techniques pour, pour en parler avec notre référent technique. Quoi, il y a tout un processus d'accompagnement jusqu'à la, jusqu'au concert au jour J qui, qui a lieu. Donc en l'occurrence, Johnny Carwash, bah, bah, c'est euh, c'est euh, un groupe. Tu, tu, valides de toute façon. Tu valides à chaque fois. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est. Alors, je valide sur les sur le choix des euh, des bénévoles. Je, je, je serais ils ont l'idée. Je, valide plus, pas forcément l'artistique, mais il est jamais loin de ce qu'on peut faire et développer quand même. Il n'y a jamais de gros écarts. Mais si c'est plutôt en termes de budget où je les conseille, où je leur dis, bah voilà, il y a, y a, là la proposition qu'on vous a faite, elle est un peu onéreuse, ou là vous pouvez y aller. Voilà, c'est plus ça où je vais les accompagner. Je vais pas. C'est encore une fois, c'est eux qui font les choix artistiques. L'idée, c'est pas que je m'ingère dans la programmation. Euh, ils me proposent des choses je leur donne deux trois conseils d'association de groupe et après c'est eux qui vont faire les démarches et on est en lien là-dessus quoi. Donc ce groupe, il est euh, bah, tube sur tube d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment des morceaux euh, super frais. Ah ouais, euh, c'est ce que j'allais dire, super frais. Ouais, J'aurais dû s'appeler super frais, j'allais le dire. Ouais, rock, euh, limite punk rock à certains moments, ça achète. Punk joyeux quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Et je les ai vus moi en concert une fois là à Paris et j'étais j'avais écouté, puis je dis, bah, faut que j'aille voir. Je suis reparti avec la banane, quoi. Il s'est passé un truc, tu passes un bon moment, euh, ça n'a pas révolutionné le truc, mais ça le fait très, très bien. Je pense pas qu'il soit là pour ça non Non, plus. non, non. Et voilà, vraiment, euh, à voir en live, et puis il y a quelques morceaux qui, qu'on peut écouter en boucle euh, dans sa playlist, quoi. Il n'y a aucun souci, quoi. Donc, si vous, si vous, rentrez dans l'automne avec la Morvonnée, comme c'est mon cas, et si vous avez encore un peu envie de soleil et de, sautiller. Là, on est prêt. On est prêt. Ça sera donc le 19 octobre. Ils seront pas seul. Hein. Euh, il y a aussi, euh, qu'est-ce qu'il y a Attendez, je prends mon petit téléphone de ma main boudiné. Bad Bad Bird. Ouais. Ah, bah, moi non plus, j'ai découvert également que euh, pareil. C'est le, point commun avec l'autre groupe, c'est que c'est une chanteuse également. Euh, c'est plus pop, c'est plus euh, c'est plus pop variété, mais au bon sens du terme, voilà. Mais voilà, deux, soirées placées sous le signe des chanteuses et ce qui est plutôt pas mal. Eh ben oui, c'est même très bien. Et puis merci aux bénévoles de l'Astro de m'avoir fait découvrir ça. Johnny Carwash, je vais suivre ça de près. Voici le morceau Sunshine. Il y aura deux fois un morceau Sunshine dans l'émission, mais c'est pas les mêmes artistes. C'est parti. l'instant, donc, c'était, eh ben, ça c'est vraiment, j'aime beaucoup moi, ça c'est euh, Johnny Carwash avec Sunshine tiré de leur dernier album en date, je crois. Et c'est le morceau qui ouvre l'album d'ailleurs. Le 19 octobre, ce sera à l'Astrolabe. Il y a un autre concert. Alors moi, euh, j'avoue que je les, a... je les attendais plus vraiment au tournant, ceux-là. C'est FFF. Et je les ai vus cet été en concert, euh... c'était au bout du monde, à Crozon. Et alors, je me suis pris une, une claque de, de bonheur et de bonne humeur et de ah, voilà. C'est euh, bien d'entendre ça. Ah, c'était très très très très bien. Marco Prince revient dans une forme éblouissante. Yarol Poupo a jamais eu de baisse de forme vraiment. Il a jamais arrêté la musique. Il a jamais arrêté la musique et euh, il est très très content. Euh, pour vous dire, alors je vous spoil un peu peut-être le début du concert de l'Astro, mais ils arrivent, ils se mettent tous en ligne avec des lunettes euh, façon Terminator où il y a FFF en lumineux qui défile dessus, qui défile dessus, avec des têtes de tueurs. C'était un concert génial, vraiment génial. Euh, J'étais content de les revoir, mais voilà, je me suis dit oula, ça, ça, ça, ça peut faire mal aussi. Surtout que Marco Prince, il a un peu élevé le pied pendant quelques temps quand même. C'est vraiment très bien. Allez-y, vraiment à l'Astro. Alors je suis un peu dégoûté parce que j'avais dans les tuyaux l'interview, les questions, tout était prêt. Euh, Marion de l'Astro, ouais ouais, ils sont partants et je ne suis pas là, donc je, ne peux pas, je ne ah, serai même pas. Mais toi, j'espère que tu y seras, euh, mon cher Alors moi, j'y serai. Et puis il y a aussi une rencontre euh, qui est prévue, animée par Karl Verdo, qui est euh, discothécaire à la médiathèque d'Orléans. Et qui est membre de Quij, hein, qui était dans, chroniqueur ah. à Quij. Ah, bah, euh, c'est une bonne chose. C'est une bonne la culture euh, musicale qu'il a, et qui est qui est un grand grand moi qui, qui, aime beaucoup FFF. Je dois avouer que c'est lui et puis Mathias Nivan qui m'ont fait découvrir ce groupe quand je suis j'étais bénévole dans une autre radio du côté de la fac de la Source. Oui. <laughs> Oh pardon, une radio de jeunes. À l'époque, il y avait ce groupe-là, puis il y avait Human Spirit et euh, je les ai vus en concert. Et effectivement, euh, il y a deux, les deux premiers albums euh, sont, sont, sont terribles. Et j'en reparlais avec justement un des deux qui, euh, Mathias, qui me disait, moi, je vais rester sur l'impression que j'ai eue quand j'ai quand j'ai pu les voir à ce moment-là. J'ai peur d'être déçu et de voir comment voilà euh, d'aller revoir en concert les avis ont été, euh, moi j'ai eu des avis assez inégaux sur les sur leurs prestations récentes, mais c'est bien que j'entende ça parce que ça promet surtout dans un dans une petite salle par, rapport à l'affluence des FFF à Orléans, je pense qu'on aurait pu, euh, on pourrait remplir deux salles si euh, voire euh, et euh, donc pressez-vous, on est proche euh, de la fin euh, du complet. Et voilà, donc content de les revoir. Moi, c'est un groupe que j'ai que j'ai plus vu en concert qu'écouté, mais il y a quand même des morceaux cultes sur les sur les deux albums que j'ai eu plaisir à réécouter il y a pas très longtemps. Voilà. Et puis là, ouais, ils sont partis pour euh, un nombre de dates assez important. Là, c'est le retour dans les salles, dans les festivals. On, les a vus partout. Hein. Gros, groupe de scène, effectivement. Et là, ils confirment. Euh, l'album est sympa, un peu inégal, comme tous les albums d'FFF, mais euh, on va se passer le morceau Les Magazines, qui a quand même une, performance vocale de, Marco Prince avant les refrains qui est un peu sidérante un flux assez sidérant et puis les cuivres qui apportent vraiment un plus vraiment allez les voir euh, lors de le concert de l'Astrolabe le 9 novembre euh, vous allez passer un bon moment et prévoyez des vêtements de rechange je pense vous allez suer un peu sous les bras c'est parti j'adore, on vous change de toi. Le grand méchant de c'est le que baby, tu ne connais pas. Déambule, vous les dans la forêt, c'est immobile, fasciné par les champs de Mathieu Dufoy a reconnu cette voix qu'il a qu'il a programmée quelquefois d'ailleurs. C'était la voix de Pierre Vital, Gérard, le chanteur de Santa Cruz, qui revient avec son nouveau projet qui est composé à 90% des membres de Santa Cruz. Ouais, il y en a un qui a disparu. je pense qu'il. Mais Pierre Pierre Vassilou, je sais pas s'il est encore dessus, celui qui faisait de la style guitare dans Santa Cruz. Je sais pas s'il est encore. Eh ben, je crois pas qu'il soit de l'aventure là. Je, crois pas. Et puis il y en a un qui s'appelle Goulven Amel aussi, qui lui est parti euh, dans son euh, sceptique légende là euh, qui, tourne un peu partout en Bretagne, euh, en, Angleterre. Auteur jeunesse également qui a sorti quelques romans jeunesse chez Nathan. Ouais, ah jeunesse il y a quelques années, ouais. Mais c'est des chouettes types et puis cette voix elle est reconnaissable à 15 000 parce qu'au départ j'arrivais pas à mettre un nom après J'ai vu. Et puis, puis ça. Je t'ai observé du coin de l'œil et je voyais que tu disais oh, putain ça me dit, quelque chose. truc. Mais moi j'ai euh, vraiment pris des bons moments et des bonnes claques aussi bien à l'atelier qu'à à l'astrolabe pour les avoir fait dans les deux. Euh, puis des, des, gars par ailleurs adorables, ah vraiment Pierre, Pierre, il est, c'est un bonheur. Une crème totale. Et le reste aussi de l'équipe est chouette c'est pas de prétention de faire des dates euh, dans les endroits qu'ils aiment bien parce que c'est pas leur métier premier pour certains certains si mais voilà et euh, mais ça continue et moi j'ai vu leur premier jet de concert euh, à Rennes pendant les, ah, de nouveaux projets là oui donc ça s'appelle Beau Bandit ouais et faudrait que je les revoie, parce que j'étais moins enthousiaste que Santa Cruz mais bon Santa Cruz ils avaient visé haut hein, quand même. en tout cas pour moi c'était la classe à l'américaine ouais, ça, jamais autant bien porté son nom hein. ouais ouais l'americana bien incarné bien joué bien euh, mais là, ce pour cela est chouette. Ouais. ouais. middle class luxury, un mélange. Bah, si vous aimez Santa Cruz, vous allez reconnaître quelques ambiances. Et en même temps, c'est très différent. C'est plus pop, c'est plus synthétique un petit peu. Ouais, c'est ça que qui, où je me suis moins retrouvé. Cette voix est, elle est, elle est, reconnaissable. Elle est, elle est, elle est belle. Elle est agréable. Il chante très très bien. Il, a un bel accent. Donc tout va bien. T'es content de la retrouver. Mais après, l'ambiance musicale était moins, voilà. Alors l'album est sympa, alors j'en dis pas trop parce que c'est un des quatre albums avec celui de Nick qu'on va se décortiquer euh, la semaine prochaine dans Quidge, cet album de Beau Bandit. On retourne à l'Astrolabe avec euh, la programmation des, des semaines et, des mois à venir, avec une belle date aussi, là ça sera le 21 novembre, ce sera Flavia Coelho euh, qui va venir défendre son dernier album. on, disait frais tout à l'heure pour Johnny Carwash, là on pourrait dire solaire. Sans solaire, frais, dansant, Brésil. Brésil et, euh, Brésil et musique d'aujourd'hui. Euh, vraiment, on est au cœur de ce de ce mélange-là, incarné par euh, par une femme qui a quelques albums euh, derrière elle. Et euh, voilà, c'était un peu inespéré de l'avoir à, à, à l'Astro, parce que l'Astro commence à être petit pour certains artistes, et ça tombe bien. L'Astro va s'agrandir. L'Astro va s'agrandir. C'est pour quand, monsieur C'est 2027. On, je, on sera euh, je pense que euh, là, on en est à un stade où, si tout est fructueux, ce qu'on appelle les marchés publics, euh, voilà, en langage un peu collectivité, tout ça, ça va, ils vont on va respecter les délais, les délais. Alors après, à un mois ou deux mois après, on sait qu'il y a toujours des, petits retards et c'est tant mieux parce que autant peaufiner, c'est quand même un grand bâtiment de 4000 mètres carrés, donc il faut pas le louper. Euh, par ailleurs, euh, par ailleurs, voilà, c'est 2027. Euh, bah, je sais pas quel trimestre, c'est encore, tout on est trop loin. Là, euh, on n'est pas à l'ordre de la construction. Il y a des négociations, au bon sens du terme, avec les le, lieu, c'est sûr. Hein, avec les archis, avec les programmes, avec la ville avec la personne qui va aussi chapeauter pour le compte de l'Astrolabe ses travaux et ses négociations, qui lui est technicien et qui sait parler bâtiments et tout ça. vaut mieux des gens aussi qui soient un peu experts et qui suivent les travaux des archives pour pas pour respecter quelques, quelques, euh, quelques codes de la construction d'une salle, d'une scénographie, d'une acoustique, tout ça. Mais euh, et là, on aura plus de facilité pour accueillir bah, des artistes qui euh, ont fait, euh, sont venus à l'Astrolabe et euh, sont on grandit. On grandit et parfois l'Astrolabe, on peut on peut plus le faire parce que sinon ça donne des prix de billetterie qui vont être indécents dans la, une salle de 572 alors que dans c'est 500 c'est ça c'est ça la jauge c'est ouais et là ça sera ça sera 1100 ah oui. Euh, jusqu'à 1004 parce que ah ouais voilà. D'accord. Donc euh, avec toujours cette volonté de garder des prix justement euh, raisonnables. Bah de toute manière, il y aura le club toujours, il y aura un club donc euh, ça, ça, ça bougera pas. On sera et puis il y aura pas que des justement si on a plus de capacité. Après ça dépend des Orléanais et des Orléanaises, mais on pourra aussi euh, euh on aura une économie euh, qui sera différente par rapport à une capacité de 500. Donc je pense qu'il y aura des prix plus raisonnables. Et est-ce que tu peux nous donner c'est un peu idiot comme question, mais pas si tant que ça pour pour les auditeurs les auditrices quel type d'artiste en gros ne pouvait pas venir à l'Astrolabla parce que un peu trop petit maintenant et, qui pourrait venir bah, à la fois, euh, alors il y a plusieurs raisons. Il y a soit parce que euh, des noms, des noms, soit parce que la salle est trop petite, ou soit parce que Orléans n'est pas une ville avec une, agglomération suffisamment importante. Donc, euh, quand, certains groupes étrangers débarquent, ils privilégient forcément Paris. Ils vont privilégier Bordeaux, Lyon, euh, Nantes, qui est vraiment Nantes, euh, Nantes et Lille, qui sont vraiment Nantes fait des scores sur certains artistes plus importants que ceux de Paris. Donc euh, et pour le coup, voilà. Donc on a après c'est à nous de, rendre attractif la salle, la ville et de d'avoir des, des, échanges assez fréquents avec les gens qui peuvent décider de tout ça on a la chance, c'est qu'on accueille bien les gens. On mange bien. On mange bien également. et que, non, mais ça, ça a l'air de rien. Non, mais ça a rien, mais oui, je te euh, Les gens préfèrent revenir euh, dans une salle qu'ils connaissent que, voilà. Et, euh, donc ça, ça fait. Et puis, aussi surtout qu'au-delà de ça, il y a, il y a des artistes qui ont passé des très bons moments avec les publics. C'est, c'est aussi ça qui est important. Et parfois, ils ont envie de revenir. Il y a plein d'exemples comme ça. l'exemple le, plus connu, c'est celui de Stromae, qui est revenu deux reprises, qui aurait pu remplir la deuxième fois, je sais pas, quatre ou cinq astrolabes. Voilà. Il il est, tenu, compte de la jauge, il a voilà, il a passé. Euh, et d'autres artistes, euh, voilà, donc après c'est des artistes qui sont euh, qui sont sur des jauges mille. Je pourrais pas t'en citer comme ça, mais <coughs> il n'y a pas de jauge 2000 à Orléans, à part qui est défendu par Fabrice Gervais, mais lui qui a une programmation spectacle vivant, musique, pas uniquement musique actuelle. Donc il peut faire une ou deux propositions à l'année, mais pas voilà. Donc ça, ça va permettre d'accéder à des bah, je sais pas, à des, à, des, des, gens comme Squid, à des gens comme Idols, euh, tous ces artistes anglais qu'on aime bien et qu'on aimerait bien faire venir, euh, voilà, pourquoi pas pour une inauguration, <laughs> je sais pas quoi, ça serait chouette. Très bien. Bon bah je serai là. Euh, Flavia Coelho donc, c'est le 21 novembre euh, et donc euh, bah, vous allez euh, vous régaler je pense sur ça. Alors j'ai jamais vu sur scène mais euh, ça donne envie quoi, de jeter un œil. Ouais. C'est parti. c'est maintenant et puis voilà. Je te dis en rentaine. C'est parti Jogado na cela, chorando, <laughs> perdido. Fique esperando o um momento pra dormir mais tranquilo, esquecido, inocente, afogado. C'était Flavia Coelho dans The Rocks avec Sunshine. C'est comme ça que je la préfère, moi. Euh, un petit peu acoustique, un petit peu raga, un petit peu euh, dépouillé de, de beat derrière. Je trouve que ça lui va mieux. Euh, ça sera donc le 21 novembre à l'Astrolabe. On file cette fois le 31 janvier. Ça sera les nuits de la que vous accueillez régulièrement sur la scène de l'Astrolabe. C'est pas la... Ah, bah, je dis non si je te monte ton micro, c'est quand même vachement mieux. Euh, avec une belle soirée, on va se, là se passer les deux artistes. On va, j'ai enchaîné un petit peu les deux artistes. Euh, John Tavius Willis et Buffalo Nichols, que je ne connaissais ni l'un ni l'autre, ni Dave ni mais une belle découverte aussi. Bah, au cœur du blues, là, pour le coup, on, y est, hein. euh, contrairement aux années, aux années précédentes où on avait chaviré sur du gospel, sur de la soul, sur des choses comme ça. Ah, c'est un retour aux sources. Mais euh, ce qui est le charme de ce festival, qui a un spectre assez large, qui va du, du blues alligator, du, voilà, à, des choses plus ouvertes, puisqu'on a pu découvrir Altingen la première année, des, des, les filles euh, qui joue dans un groupe euh, nigérien aussi. Que, voilà. Et c'est euh, moi j'adhère beaucoup à ce festival. C'est proposé par des gens qui, notamment mon alter ego 106 à Rouen, et puis des passionnés de musique qui écrivent dans des journaux et voilà et qui nous qui ont des pépites. Et là, pour avoir, c'est marrant parce que j'ai écouté les deux morceaux qui sont présentés sur le site de l'Astrola, puisque ça, on vient de mettre en vente et d'annoncer la date ouais, il y a une voix, il y a un registre, euh, il y a une patte aussi. Euh, il y a des grands labels de blues qui sont derrière américains, donc euh, c'est des vrais quoi. Ouais, ouais, ouais. Hâte de, de les voir. Ils seront, bah, ils sont, ils sont deux. <laughs> un, ça. Voilà, avec leur guitare et leur voix. Alors on va commencer nous par John Tavius Willis qui sur ce morceau n'a même pas de guitare puisque c'est euh, si je me souviens bien c'est a capella, West Georgia Blues et puis juste après Buffalo Nichols avec Lost and Lonesome ça ce sera le 31 janvier ce sera les nuits de l'alligator à l'Astro et c'est euh, Born in the Bayou. Come on, folks, and let's uh, take a ride. Well, come on, folks, and let's take a ride. Take a ride. We going down to Georgia on the Alabama side. On the Alabama side. My boat's been right here since 1823. Oh, oh, oh. My boat's been right here since 1823. This is my motherland, and it sure is home to me. Some folks sing the blues, and just cause they know the song. Cause they know the song. Some folks sing the blues, and just cause they know the song. But we and we blues just to carry tradition on. What you ain't gonna do, I'm gonna take. Well, I ain't cold switching unless I change my law. Doesn't change my lawn. Yeah. I ain't cold switching cold unless switching. I change my law. Unless I change my lawn. We grew up in that field, but granddaddy owned the farm. Granddaddy owned the farm. Now, now, when I get back home, get back I'm gonna home. tell you what I'm gonna do. What I'm gonna, what I'm gonna, what I'm gonna when I get back home, I'm gonna tell you what I'm gonna do. Drink me a Callaway Blue, Callaway eat me some Brunswick stew, Brunswick. and sing, this is a West Georgia Blue. see me in your town, looking tired with my head hanging down. You may wonder what went wrong. Why am I always alone? Why am I always alone? Well, since I could remember, I've been wandering on my own. Looking lost and lonesome since I left my mother's home. Well, since I could remember, I've been wandering on my own. Looking lost and lonesome since I left my mother's home. Looking lost and lonesome since I left my mother's home. You may say, say I got no friends, but who can you really put your faith in in the end? it's hard, hard to trust someone. But loyalty is just a word that slips off your tongue. Loyalty is just a word and it slips off your tongue. question how you learned to love like that. She tried to answer as she pulled the knife out of her bag. And when I asked the question how you learned to love again, you're gonna suffer anyway, but it's better with a friend. You're gonna suffer anyway, ain't it better with a friend? Sometimes I see an old friend, and we will talk about the places that we've been. But then we go our separate ways, lost and lonesome to the end of our days. Lost and lonesome to the end of our days. aussi. quand comme ça. Quand c'est comme ça, c'est pas mal. Hein. Buffalo Nichols avec Lost and Someone et juste avant, c'était John Tavios Willis avec West Georgia Blues, tiré du dernier album aussi, je crois. Euh, merci beaucoup, monsieur Dufault, d'être venu ce soir. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais défendre un peu là euh, sur la programmation à venir dont je n'ai pas parlé bah, La soirée euh, qui va ouvrir la saison de l'Astrolabe qui rassemble Meul qu'on avait accueilli à Hop Hop Si vous aimez les batteries. Deux batteries, un synthé analogique au cœur du, cro crotte rock, vraiment, euh, fait par des Tourangeaux. C'est la deuxième fois qu'on les accueille. Là, ils ont tourné un peu partout. Et ça, je suis plutôt content de les refaire dans le cadre du club de l'Astrolabe pour cette soirée. Ça va être chouette. Et puis, euh, une nouveauté, une nouveauté, une découverte, pardon, qui va faire leur première partie, qui est Fonce Dalle aussi, qui est un groupe qui vient de Lyon, euh, sur le label Durédou, qui, qui trouve des, sacrées pépites françaises. Il y en a plein. Euh, voilà. Ça, c'est la soirée d'ouverture. Je suis content. Et regardez un peu attentivement la prog de l'Astro parce qu'il y a cette, ce trimestre, beaucoup d'assauts proposent, et c'est chouette, la vitalité associative, elle existe. Et là, il y a vraiment euh, pléthore de propositions, euh, à la fois sur le human beatbox, la musique électronique, le hip-hop, voilà, des gens qui reviennent, euh, qui reviennent à l'astro. Et c'est ravi, ravi de les accueillir, parce qu'il voilà, comme ça fait 25 ans qu'elle existe, c'est ça, les, il n'y a pas 25 ans de bénévolat dans des assos, il y a des gens qui disent qui, vont faire autre chose, c'est bien normal, il y a des gens qui déménagent. Donc il y a des nouvelles structures ou des anciennes structures qui reviennent, toujours appréciables, et puis ça complète la programmation proposée par l'Astrolabe, elle, elle fait partie intégrante de la programmation, donc euh, welcome. Donc voilà, il y a tout sur le site, il y a de quoi écouter, il y a de quoi voilà, euh, beaucoup de choses aussi. Euh, Quelques parties aussi, hein, on fait la fête là. Ouais, dédié aussi aux groupes locaux. Puisque mon collègue Benjamin, euh, qui est responsable de l'accompagnement notamment et des locaux polysoniques euh, collègues euh, qui euh, 5 octobre, ouais, qui organise avec avec toute l'équipe de l'Astro polyphonique Polysonique fait son show, voilà, les Astrosoniques également qui sont des, des groupes en l'année. Donc euh, bah, samedi prochain, là justement, on aura, euh, ça sera gratuit, ouvert jusqu'à 22 h et euh, 22 h euh, l'ouverture des portes. Après, il y aura des concerts ensuite, mais pour des raisons de voisinage, on pourra plus rentrer après. Donc soyez à l'heure, avec une proposition assez variée, du punk rock avec Never Complain, avec une hippopeuse qui a été repérée dans les jeunes talents mis en place par la ville d'Orléans qui s'appelle Eye qu'on accompagne également. Voilà, euh, plein de pépites, pas de trouvailles, des gens qui débutent, des gens qui ont un petit répertoire, mais c'est l'occasion euh, bah, de faire un petit tour au 108, quoi. D'accord. Et puis euh, l'ouverture, donc c'est le 3-10, on ne l'a pas dit, avec Meul et les, et baguettes. Mm. On va terminer l'émission avec un petit hommage quand même, parce que bah, forcément, les légendes du rock, ça commence à dégner dans tous les coins, vu les âges des bonhommes. Euh, Chris Christopherson vient de casser sa pipe à 88 balais. Alors, vous le connaissez peut-être pas, mais il a été acteur, Chris, Chris Christopherson, outre d'avoir un nom imprononçable. Euh, il très bon acteur d'ailleurs, et puis très très grand compositeur de musique. Alors, vous allez dire, bah non, mais moi je connais pas, c'est peut-être aux États-Unis tout ça. Déjà, il a fait le Moped Show, donc <laughs> ça c'est quand même un gage de qualité. Et puis, c'est lui qui a composé ce morceau pour celle qui était son amie et plus si affinité qui était Janis Joplin, euh, morceau que n'a jamais entendu Janis Joplin puisqu'elle est morte d'overdose le lendemain, enfin juste après avoir enregistré ce morceau, donc elle l'a même pas entendu elle-même. Euh, c'est Me and Bobby McGee qui est quand même un morceau extraordinaire. Je vous conseille un bouquin de Laurent Chalumeau qui s'appelle Me and Bobby McGee. C'est un bouquin qui fait, ah je sais plus, mais je vais dire 80 pages, 100 pages, ou sur 100 pages, il parle de cette chanson et il décortique chaque phrase. Donc une phrase peut durer dix pages. C'est euh, c'est désopilant, c'est mm. super drôle. Euh, je vous conseille vraiment ce bouquin de Laurent Chalumeau, ça sera un bel hommage aussi. Voici donc pour terminer l'émission Me and Bobby McGee. Il me reste euh, à te remercier Mathieu d'être venu dans les studios ce soir. Merci à toi Tu connais le chemin hein, si tu si tu veux revenir. en parlant de, de retour de, Mathieu, <laughs> il y aura qui la semaine prochaine, mais il ne sera pas parmi les chroniqueurs. Ce sera Mathieu Malon, <coughs> Blutch et Bill Rob qui seront là pour chroniquer quatre album. C'est quoi les quatre albums, tu m'as dit euh? Alors, eh, qu'est-ce qu'il y a Il y a Nick il y a The Heinz, euh, groupe euh, ah duo madrilène. Euh, il y aura le dernier Nada Surf et il y aura donc le beau bandit. Euh... Il qu'il est super le dernier. Il est, il est, vachement bien. Bon, moi, c'est deux fans qui m'ont dit ça. Hein. c'est mon collègue Cyprien et, puis Chacha Boogers qui sont. Ouais, ouais, ouais, ouais. On n'est pas déçus. Je les ai vus. Ils étaient aussi au bout du monde. C'est bien. Ah, ils avaient joué des nouveaux. Ils ont joué des. Alors, ils ont joué des nouveaux morceaux qui tiennent la route. Il y en a un en particulier, In Front of Me Now, qui est un tube imparable. Machine à tube. Qui est vraiment génial. Ouais, ouais. Alors après, le truc, c'est que la scène était très grande, il n'y avait pas d'écran géant, il y avait beaucoup de monde et la qualité de ce festival en est aussi le défaut, c'est que les gens sont hyper sympas, sont hyper contents de se retrouver, boivent beaucoup et parlent très fort. <laughs> Donc on entendait quand même plus les mecs à gauche, à droite qui faisaient eh, vas-y Robert, viens et que plutôt que Nada Surf. <laughs> Donc euh, voilà, on, attend plutôt un, retour dans une petite salle. Vive la Bretagne, merci les Bretons. Euh, me and Bobby McGee c'est pour terminer l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine dans Quiz et ensuite pas d'émission pendant trois semaines. Et oui, ça va être un peu long et le retour ce sera que je vous dise pas de bêtises le 4 novembre justement avec l'émission spéciale Augusta. Euh, je vous dis à bientôt, je vous dis bonne soirée et je vous laisse avec la grande Janice Joplin. C'est parti, c'est sur le CD numéro 2, c'est là et c'est mon doigt boudiné qui le lance. Merci Mathieu. Salut waiting for train, and near as faded as my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 another word for nothing left to lose. Nothing. I mean, nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Thank you. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. Bienvenue, bienvenue dans la Radar du Sport. Vous êtes en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 20h34. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 30 septembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi. On est ensemble jusqu'à 22h30 avec Hugo qui va nous rejoindre dans une petite demi-heure. Voilà pour euh, le débrief foot comme euh, vous en avez l'habitude. Avant cela, eh bien, le débrief multisport. On aura ce soir euh, du euh, handball, du basket, du rugby, du tennis, bien sûr le débrief du Comet Orléans Open de la semaine passée. Euh, bel événement encore une fois, on en reviendra dans un instant. Et puis tous nos directs de la soirée, quatre directs ce soir football. On aura de la Ligue 2 dans 10 minutes maintenant, la septième journée de Ligue 2 entre Guingamp 11e et Caen 13e. Coup d'envoi à 20h45. Autre match à 20h45, c'est en Italie entre Parme 15e et Cagliari la lanterne rouge pour la 6 journée de Serie A et puis deux matchs à 21h. En Angleterre d'abord, la 6 journée de Première League. Bournemouth 13e reçoit Southampton 19e et puis également 21h la 8 journée de la Liga en Espagne. Villarreal 6e qui reçoit la lanterne rouge Las Palmas. Donc donc 21h euh, pour ce coup d'envoi de cette rencontre. Voilà les directs que l'on va suivre euh, tout au long de cette soirée. Hugo, je vous l'ai dit, qui en nous rejoint dans une demi-heure comme d'habitude pour euh, le débrief foot. Euh, avec plein de choses. Hein. Ce soir, évidemment, on va revenir en grande partie sur l'annonce de la journée qui a fait beaucoup de bruit, hein, l'annonce de la retraite internationale de Antoine Griezmann. Hein. C'était euh, pas du tout attendu, voilà cette nouvelle qui a qui a fait beaucoup de, mal au, foot français. On, on, y viendra tout à l'heure, bien sûr, avec Hugo. On reviendra sur sa carrière en équipe de France, voilà tous les succès et aussi les échecs euh, qu'il a vécu euh, euh, dans cette carrière internationale. On y reviendra donc tout à l'heure à partir de 21h et puis tout le débrief aussi hein, de la Ligue 1 ce week-end. on va y revenir avec la première défaite de Marseille, victoire de Paris, de Monaco qui reste en tête. et puis bien sûr, on reviendra aussi sur l'USO, match nul à Sochaux ce week-end, 0-0. Et puis bien sûr, la Ligue des Champions, deuxième journée cette semaine. toutes les affiches qui nous attendent pour les Français, avec Arsenal Paris notamment dès demain. On reviendra aussi sur Monaco, qui jouera également cette semaine, Brest, euh, bien entendu, Lille contre L'Oréal et puis aussi nos clubs en Ligue Europa puisque ce sera cette semaine jeudi aussi la euh, deuxième journée. Donc plein de choses, euh, on a un gros programme qui nous attend. On va commencer avec une première pause et on va se retrouver juste après ben, pour ben, lancer ce programme. Plein plein de choses qui nous attendent, je vous l'ai dit. Donc on, on perd pas de temps, une première pause et on se retrouve dans un instant. Cool and the Gang pour démarrer avec ce titre Let's Go Dancing. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. the Gang avec Let's Go Dancing pour euh, cette première pause de la soirée. Si vous nous rejoignez, il est 20h40, vous êtes sur Arc-en-Ciel, c'est la Radar du Sport, on est ensemble jusqu'à 22h30 pour euh, eh bien euh, débriefer toute l'actualité de la semaine. voilà, il s'est passé plein plein de choses, donc on va revenir sur tout ça, débriefer avec vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter bien sûr sur 96.2 ou bien sûr sur le site radio arc en ciel euh, .com pour euh, suivre le direct euh, directement sur sur le site. Et puis également, vous pouvez nous appeler au standard 02 38 434 800 02 38 434 800 pour bah, réagir à tout ce qu'on va dire. Hein. Si vous avez envie de, de parler d'Antoine Griezmann tout à l'heure, bah, vous êtes les, les bienvenus sur l'antenne euh, d'ici 21h, 21h15 euh, on sera euh, on sera sur ce sujet. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à réagir à, tout ça. On va bah, commencer tout de suite. Hein. Je vous rappelle dans trois minutes, quatre minutes, les directs qui vont nous intéresser tout au long de la soirée, ce sera la Ligue 2 avec guingamp et puis également coup d'envoi à 20h45 de Parme-Cagliari. Euh, pour euh, la euh, Serie A. mais démarrons tout de suite avec un, un mot de moto avec le championnat du monde de MotoGP qui se poursuit avec ce week-end eh bien un Grand Prix moto qui une nouvelle fois a été remporté par l'Espagnol Jorge Martins. C'était le Grand Prix d'Indonésie hier. Victoire de l'Espagnol qui devance euh, d'ailleurs, un autre espagnol, euh, Pedro Acosta, troisième euh, pour troisième place pour Banyaya. et puis les Français un peu plus loin, septième pour Quattaro, c'est la neuvième place pour Juan Zarco. au général, eh bien, et Martin reste leader avec 366 unités. Euh, reste au contact avec 345 points. Voilà, a priori le titre qui devrait se jouer entre ces deux-là. Même si Bastiani n'a pas complètement dit adieu au titre, mais voilà, ils ont un petit peu de retard quand même les autres. Donc ça devrait se jouer sur ces deux-là. Encore cinq grands prix euh, à jouer. Le Grand Prix du Japon restera en, Asie d'ailleurs euh, ce dimanche, puisque ce sera le Japon au rendez-vous dimanche. Euh, voilà, Georges Martin qui aura l'occasion peut-être de se rapprocher un petit peu plus du titre avec donc ce Grand Prix. Il y avait aussi un rallye ce week-end sur plein du monde des rallyes WRC avec le rallye, les rallyes du Chili, victoire de Calais euh, Rovan Perra, le Finlandais tenant du titre. Euh, mais belle opération pour Thierry Neuville, le Belge quatrième, qui marque de gros points en vue euh, du titre. En revanche, mauvais week-end pour Sébastien Auger qui était toujours dans la course qu'il est toujours, mais un petit peu moins dans la course au titre, puisqu'il a, il a pris quelques points sur le, la dernière journée, mais il a perdu quelques points en général quand même, puisque Thierry Neuville désormais possède 207 points contre 178 pour Otanak l'Estonien, et puis Sébastien Roger, troisième avec 166 points. Et euh, le Belge qui pourrait être titré dès le prochain rallye, ce sera le rallye d'Europe centrale qui aura lieu mi-octobre euh, en fonction des résultats. Et puis il restera le Japon pour finir. Euh, mais ça pourrait être fait pour le Belge pour un premier titre donc dans la catégorie reine des championnats du monde des rallyes. On en reparlera bien entendu. on poursuit, qu'on change complètement d'univers avec le handball et la troisième journée de Pro League euh, avec euh, Saran bien sûr qui s'est imposé, c'était euh, important de s'imposer après une défaite lors de la première journée, victoire cette fois-ci pour Saran 29 à 26. voilà, c'est important pour Saran cette cette victoire hein, qui leur permet voilà de remonter un petit peu au classement. Il y avait eu quelques mauvais résultats. On rappelle, il y avait une défaite assez large en première en ouverture face à Frontignan. Il y avait ensuite un, succès, un court succès face à Pau euh, la semaine dernière. Et puis nouveau succès, cette fois c'est face à Besançon à domicile, 29-26 euh, au Palais des Sports. permet à Saran d'être septième euh, du général à 4 points. C'est plutôt intéressant pour, pour Saran qui, qui jouera à nouveau cette fois-ci en déplacement à Massy vendredi à 20h30. Et puis le prochain match à domicile pour Saran, ce sera le 11 octobre, ce sera euh, la fête au Comet, Comet puisque ce sera la réception le 11 euh, octobre prochain, une réception et avec un showcase d'ailleurs qui aura lieu euh, dans la foulée comme vous en avez l'habitude avec le Septors, Stores. ce sera donc un, showcase de Big Flow et qui aura lieu donc sur ce rendez-vous du, du 11 donc soyez là, euh, prenez les places sont déjà en vente, hein, euh, allez-y, ça, sera une belle fête hein, euh, ce, rendez-vous face à Célesta, donc le 11 octobre, vendredi 11 octobre prochain à la Comet Arena, billetterie en ligne sur le site septors.fr. Voilà pour les infos de Saran qui va mieux voilà dans ce championnat de, Pro League et qui est en course pour on espère une belle remontée. En, dans l'élite Star League avec la quatrième journée, pas de surprise avec les victoires de Paris et de Nantes notamment, qui euh, restent euh, en, haut de tableau, tout comme Toulouse. Euh, également qui s'est imposé à l'extérieur. Chartres qui fait la belle opération en allant gagner à Créteil 34-27, qui leur permet de rester septième. Voilà, c'est toujours intéressant. on rappelle que ça peut été un petit peu compliqué en fin de saison pour Chartres l'année passée et qui s'est maintenu. Voilà, bah, voilà, il démarre bien pour se donner un petit peu d'air tout de suite. Donc euh, euh, c'est plutôt intéressant pour, euh, pour Chartres. Et puis vendredi, bah, nouvelle journée, hein, bien sûr, vendredi. pour Chartres, notamment réception de Chambéry. Et pour Paris, réception de Ivry. On avait une journée de Ligue des Champions aussi cette semaine pour les, hommes avec notamment Nantes battu court, d'une courte tête à Zeged 33-32 sur la, dernière action, hein, dernière action du match. Donc il y a après ce dernier but qui euh, euh, qui donne cette défaite donc euh, et pour le moment une victoire et deux défaites pour Nantes. Il va falloir rebondir. ce sera la semaine prochaine. Il y aura un petit temps mort cette semaine, mais retour la semaine prochaine de la Ligue des Champions. Et puis pour Paris, c'est le scénario inverse, victoire sur le fil 24-23. Même chose, victoire sur le fil à toute fin de match, qui permet à Paris de rester cinquième avec deux victoires et, une défaite. Et la même chose, réception Prochain match sur une réception sera le 10 octobre euh, prochain. Euh, donc dans le cadre de la Ligue des Champions. Et puis pour les filles, bah, tout va bien pour euh, Brest, 3 sur 3. Voilà, nouvelle victoire pour Brest, là aussi d'une courte, courte victoire. 33-32 et puis Metz qui va plutôt bien, deux victoires, un nul, là aussi victoire d'un tout petit but lors de la dernière journée qui permet à Metz de rester sur le, le podium et retour cette semaine de la compétition pour nos deux club français, donc du côté euh, du handball. Euh, on enchaîne avec la, le basket et l'OLB notamment qui fait euh, qui a fait une belle opération aussi ce week-end. C'était à demi à Leicester, à Chalon, Chalon-Reims, victoire aux prolongations 90-83. voilà qui permet à, à d'engranger une deuxième victoire hum, après après la, large défaite hein, la semaine passée à Saint-Chamond de 20 points eh bien ça permet de rebondir pour Orléans, euh, qui euh, est 9 au classement, vraiment à la moitié, et qui euh, recevra Évreux mardi, donc demain, 20h au, à la Comet Arena, voilà, donc allez-y, même chose, les places sont en vente, site de l'OLB, donc à 20h demain, et il y aura un autre match vendredi, cette fois à l'extérieur. Ce sera un déplacement à Chartres pour le derby. voilà, donc bah, là aussi, euh, c'est pas très loin. Vous pouvez aller faire un tour. ça qui est dernier, donc euh, il faudra prendre des points euh, pour pour Orléans et Évreux qui est 13e, donc vraiment des adversaires il faut prendre des points absolument pour bah, aller chercher l'ambition qui était affichée d'aller chercher les playoffs et, et pourquoi pas la, la montée. Pour ça, les rendez-vous, bah, ce sera deux, rendez-vous cette semaine, demain et vendredi, afin eh bien d'y croire encore. Euh, deuxième journée dans l'élite, la Betclic Elite. Euh, pour l'instant, eh bien c'est Lasvel euh, qui fait la course en tête avec un deuxième succès à l'extérieur à, Bourg-en-Bresse. et puis Monaco aussi qui, qui enchaîne. Alors il y avait eu une défaite pour Monaco la, première journée, assez étonnante d'ailleurs pour, pour Monaco de deux points et ben, ils, se, ils sont refaits les Monégasques avec une victoire cette fois-ci face à Strasbourg voilà, donc on a également euh, euh, Gravelines, Saint-Quentin qui sont en tête. Voilà, il y a deux matchs pour l'instant, donc euh, on va attendre un petit peu d'avoir plus de plus de rencontres. Euh, samedi, troisième journée. Il y aura une belle affiche entre Lasvel et, et Monaco, voilà, donc à noter pour cette troisième journée de Betclic Elite. Et puis cette semaine, début aussi de la de l'Euroleague, ça y est, c'est le, le, retour, la première des 34 journées avant les playoffs, et qui verra Monaco recevoir Milan, et puis euh, cette année, on a également Lasvel qui est engagé euh, dans cette Euroleague qui euh, ira du côté du Maccabi la Aviv. Et puis donc jeudi, et puis vendredi, c'est le Paris Basket. Là aussi, euh, bah, engagé dans l'Euroleague cette année, donc trois clubs français qui recevra l'étoile rouge de Belgrade vendredi soir. Donc deux trois clubs français cette année, donc c'est plutôt intéressant dans cette Euroleague. Et puis même chose, début en début de la Ligue des Champions, euh, notamment cette semaine avec deux clubs français. Je rappelle, on aura Nanterre, on aura euh, Saint-Quentin et on aura, euh, on aura également. Euh, eh bien, non, c'est tout. On aura que ces deux clubs-là. Donc, deux clubs français également engagés dans la Ligue des Champions qui démarre également cette semaine. Donc on fera un petit point à chaque fois hein, sur tous les résultats. Hein. Euh, et puis aussi dans l'Eurocoupe, on retrouve là aussi deux clubs français donc Bourg-en-Bresse notamment. On aura l'occasion de reprendre lors des prochaines semaines. On en reparlera tout à fait euh, de ces rencontres. Et puis euh, chez les filles aussi, on aura la début de la saison la semaine prochaine. On refera un point de toute façon en fin de mois après euh, quelques rencontres. Et puis la NBA, ce sera début, ce sera fin octobre. c'est ça, le 23 octobre. Ça va vite arriver maintenant avec les deux premières journées. Voilà pour euh, le basket, donc euh, l'OLB, on rappelle deux rencontres cette semaine. On en reparlera bien sûr tout à l'heure euh, lors de l'agenda. Nos direct, bien c'est parti hein, pour Guingamp. C'est parti très fort puisqu'il y a déjà 1-0 pour Guingamp qui a ouvert le score assez rapidement dans cette rencontre de Ligue 2. à l'instant, la but de Jacques Sioué, ouverture du score donc de Guingamp. voilà dès, dès l'entame de cette rencontre face à Caen. Et puis euh, dans l'autre match euh, en Italie, Parme-Cagliari, pour l'instant, pas euh, de but après 7 minutes de jeu. Et puis donc je rappelle dans un peu moins de 10 minutes l'Espagne avec Villarreal, Las Palmas et l'Angleterre avec Bournemouth, Southampton. Voilà les rencontres qui nous ont intéressaient tout à l'heure. un mot très rapide de cyclisme pour vous donner l'info, cette info si vous l'avez pas vu, la nouvelle victoire de Tadej Pogacar qui euh, a remporté euh, le titre mondial hier. C'est à Zurich. Euh, voilà le triplé pour pour le, le, le, cycliste. qui est Solven qui s'est imposé donc cette année lors de la Vuelta du Tour de France et donc hier lors du titre dans les championnats du monde voilà donc une grosse grosse perf puisque seulement deux coureurs avant lui avaient réussi cette performance notamment un certain Eddy Merckx donc euh, une, grosse perf du, euh, du Slovène qui s'est imposé hier euh, dans un raid solitaire hein, de, à 100 km de l'arrivée qui a décidé de, donc de, partir en solitaire et, ça a payé voilà, pour lui qui s'est imposé donc lors de ces championnats du monde. donc sur piste, sur route pardon, voilà donc troisième coureur à réussir cette grosse performance, le triplé euh, Giro, Tour et euh, Tour de France et Championnat du Monde la même année. Donc euh, encore une fois, il rentre dans une autre dimension slovène avec cette nouvelle victoire. Voilà pour le mot, petit mot de cyclisme. du rugby du rugby avec le, RCO, on rappelle qu'il tourne très très bien, on l'avait déjà dit hein, ces dernières semaines, qui tourne très très bien donc en, National 2, hein, club du, du RCO hein, qui, qui va très très bien l'ambition annoncée, hein, c'était pourquoi pas d'aller chercher tout de suite euh, une nouvelle remontée. Euh, pour le pour le coup, ils ont mis les, moyens, euh, les les dirigeants du RCO hein, pour essayer de, se rapprocher de cette bah, de cette nationale 1 hein, qui serait la troisième division. donc voilà, pourquoi pas. On, on, va suivre en tout cas cette saison-là avec attention. donc le RCO, voilà, qui va euh, tenter. On rappelle que ce sera pas simple parce qu'il y aura toujours le système de, de playoff hein, qui est toujours euh, toujours très compliqué euh, à, suivre et de monter. Hein. ça avait été le cas aussi en, fédéral une l'année passée. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est le RCO qui, domine le classement avec 15 points. Hein, qui s'est imposé largement. C'était samedi soir, peut-être vous, êtes, vous y étiez, hein, au monté. Victoire face à Aubenas 37 à 10 6 essais, enfin voilà, une, démonstration pour euh, Orléans, donc premier pour l'instant, avec 15 points. Donc tout va bien euh, pour, euh, pour Orléans qui va jouer son prochain match, donc ce sera dimanche après-midi. dimanche après-midi, voilà, donc la rencontre face à l'équipe de Châteauneuf du Pape, dimanche 15h15, qui est troisième. Donc là c'est vraiment une belle affiche entre deux équipes qui ont, exactement les mêmes stats, trois victoires, un nul, euh, trois victoires, une défaite, euh, juste deux points de retard. Euh, donc au niveau des points de bonus, mais sinon c'est vraiment les mêmes stats. Donc ça va être une belle affiche à suivre dimanche, donc dans le cadre de championnat de National 2. Et puis toujours en rugby avec le top 14, c'était la quatrième journée. belle opération de Bordeaux-Bègle euh, qui s'est imposé à Toulouse. C'était un match vraiment du haut tableau, puisque Bordeaux qui euh, revient à hauteur de Bordeaux de Toulouse grâce à cette victoire 16 à 12 à l'extérieur. Hein, c'est vraiment une, belle affiche euh, qui était proposée. Toulon aussi qui reste en haut de tableau grâce à sa victoire face à Vannes 54-19, large victoire. La Rochelle reste dans le coup avec sa victoire face au Racing 17 à 16. C'était une belle affiche même si le Racing va pas un petit peu moins bien dans ce début de saison. Donc on a Bordeaux-Bègles, Toulouse, Toulon à 14 points. Voilà le trio de tête. La Rochelle ensuite à 13 points, Lyon 12 points. Euh, un petit peu plus bas, on retrouve euh, Montpellier avec 10 points puis euh, en bas le Stade Français pensant qu'il est pas qui pas un gros démarrage, 5 points seulement et puis Vannes également 5 points. La cinquième journée donc samedi et dimanche avec une belle affiche dimanche, ce sera clairement Toulon euh, voilà, Clermont qui est, euh, qui est septième, euh, donc belle affiche à suivre. Euh, et puis pour Toulouse, ce sera notamment le déplacement à Castres, alors que bordeaux le leader de son côté, eh bien recevra Bayonne. Voilà, samedi dimanche, donc cinquième journée de Top 14. les directs avant de poursuivre, bien toujours un zéro pour Guingamp. Je vous rappelle qu'il a le score très vite. Hein. dès la sixième minute sur la, sa pelouse face à Caen. Donc euh, bah, pour l'instant 1-0 pour les, les Guingampais. Avec ce résultat, Guingamp qui recollerait à la quatrième place, à égalité avec Grenoble deuxième, donc ce serait une belle opération. En revanche, pour Caen, ce serait une treizième place hein, pour l'instant si on en restait là euh, dans cette rencontre. Euh, et puis avant de parler de foot dans quelques minutes, du tennis avec donc la, belle, la belle aventure la semaine dernière du Comet Orléans Open, la, la 19e édition vous avez peut-être suivi pour ceux qui ont pu y être. Euh, Comet Arena, belle, belle encore la euh, manifestation la semaine passée. Euh, voilà, avec beaucoup de monde, notamment sur le week-end et sur la finale d'hier, avec deux Français d'ailleurs qui ont remporté donc le, le double. Hein, c'était deux paires de doubles en finale. voilà, c'était c'était super super sympa à suivre cette finale du double avec la victoire de Benjamin Bonzi qui était également lui engagé en simple et de Sacha Keimar euh, Van Vandenberg qui se sont imposés en trois manches. Donc face aux autres Français Manuel Guinard et Grégoire Jacques. C'était la première fois d'ailleurs qu'ils jouaient ensemble en, double. Euh, là, c'est Sacha qui a insisté pour que Benjamin Bonzi euh, donc avec lui sur ce tournoi. Ils ont eu raison puisqu'ils se sont imposés les Français sur une, belle finale. Et puis dans la finale simple, eh bien c'est un Français qui qui a perdu. C'est euh, Harold Mayo qui s'est incliné face à Jacob Fernley, Fernley le britannique en deux manches, 6-3, 7-6. Euh, belle finale, hein, euh, belle finale, beau deuxième set surtout, qui s'est fini donc au, tie-break. Et voilà, il a pas réussi à, revenir. Le Français n'était pas très très loin. Hein. il a sauvé trois balles de match. Il a eu une balle de 7 et malheureusement, euh, il n'a pas réussi à convertir. C'est le, le Britannique s'est imposé. Lui qui qui fait beaucoup de mal en ce moment sur le, circuit challenger hein, avec pas mal de titres. Euh, il avait déjà perdu le français face à ce même adversaire euh, quelques quelques semaines. Et donc voilà, il a, la revanche sera peut-être pour la, prochaine, mais en tout cas. belle. c'était un beau tournoi encore avec beaucoup de Français qui étaient qui étaient présents. un seul a pu se hisser en demi et, en finale donc Harold Maillot. Et puis pas mal de, têtes de série qui ont été vite battues par contre. Hein, on pense notamment à euh, Denis Chapovalov, hein, le, le, Canadien qui a été battu euh, dès euh, le deuxième tour. voilà, qui n'a pas été... qui a pas été au niveau sur ce tournoi. Quentin Alice aussi battu d'entrée hein, malheureusement. voilà donc en tout cas et puis Richard Gasky bien sûr qui était également présent, battu d'entrée de jeu. Euh, le français. Et euh, en tout cas, voilà, encore un, beau rendez-vous qui s'est terminé hier avec des Français en finale. Et puis rendez-vous bah, l'année prochaine pour la 20e édition, les 20 ans euh, donc de la comète, la comète Open d'Orléans. on a être déjà, en tout cas avec de grosses surprises, on l'imagine. D'autres tournois cette semaine avec notamment Pékin et Tokyo qui, étaient les qui sont les rendez-vous de la semaine. Euh, on va surtout parler de Tokyo puisqu'on a deux Français qui sont en finale euh, donc de ce tournoi de Tokyo. Arthur Fils qui a fait la grosse perf de la de la journée d'hier en bas de fin, euh, qui a fait que des perfs en fait. Si on regarde bien son son son, son, tournoi, il a fait vraiment un tournoi incroyable puisqu'il a battu Taylor Fritz au premier tour, qui était la tête de série numéro 1 en trois manches. Taylor Fritz qui sortait de, de la Lever Cup, hein, on rappelle avec d'autres d'autres joueurs aussi sur le week-end précédent. Euh, ensuite, une victoire face à Matteo Berrettini après abandon, mais euh, qui avait remporté le premier set. Euh, ben Shelton aussi victoire en quart de finale, lui aussi qui était présent du côté de la Lever Cup en trois manches très serrées, un 7-5, 6-7, 7-6. Et puis Holger Rune en demi-finale, aussi grosse perf, en deux manches, deux tie-break d'ailleurs. C'était très très serré et il s'en sort. il affrontera Hugo Humbert en finale lui qui a sorti euh, notamment aussi euh, des beaux des beaux adversaires. Hein. On pense à euh, notamment Jack Trapper, le Britannique, voilà sur le deuxième tour. Et puis et donc il a battu en demi-finale Thomas Machak, le Tchèque. Et donc on aura cette finale. Donc entre Hugo Humbert et Arthur Fils sera demain à midi. Voilà cette finale 100% française. donc pour un titre du coup d'un Français en 500. Et puis donc je le disais, l'autre tournoi, euh, eh bien c'est Pékin avec euh, Yannick Sinner qualifié pour les demi-finales face euh, au chinois Bu et puis l'autre demi-finale opposera euh, Danil Medvedev et Carlos Alcaraz voilà les belles affiches donc de demain pour une grosse finale qui, qui, qui, qui hein. Sinner et Carlos Alcaraz entre le tête de série numéro 1 et 2 ça, ça peut ça pourrait être le cas en tout cas euh, on va attendre de voir ce que ça donnera demain. Et puis après, bah, les derniers rendez-vous de l'année, hein, bien sûr, euh, avec euh, eh bien les Shanghai, voilà notamment, on aura bien sûr Rolex Masters en, fin octobre et puis en novembre, eh bien, bien sûr le Masters et la Coupe Davis, voilà les derniers rendez-vous qui s'approchent donc dans cette fin de saison. Voilà pour cette première partie, les directs sont partis euh, sur les quatre pelouses en Ligue 2 en Espagne, en Angleterre et en Italie. Un seul but pour l'instant, c'est en Ligue 2 entre Guingamp et Caen, ouverture du score de Guingamp dès la sixième minute, ça fait 1-0 après le premier quart d'heure, et donc pas d'autres buts ailleurs. On marque une pause et on se retrouve juste après, euh, donc avec euh, Hugo qui va nous rejoindre qui va nous rejoindre pour la deuxième partie, la partie foot. Vous avez l'habitude, hein, il va nous rejoindre pour et eh bien cette euh, grosse grosse partie jusqu'à 22h30, euh, plein de sujets, on l'a dit, euh, les pronostics en fin d'émission, voilà, plein plein de choses. Allez, Manu ciao tout de suite. et on revient après avec Hugo donc qui nous rejoint dans pas dans les studios mais par téléphone. on se retrouve donc dans 4 minutes. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gusta De la mañana. Me gusta Ciao, mes gustas tout pour euh, cette deuxième pause de la soirée. Il est 21h07. Vous nous rejoignez maintenant. Vous êtes sur euh, Radio Arc-en-Ciel. C'est la rédac du sport jusqu'à 22h30. Et nous rejoint euh, ce soir, comme chaque soir, chaque lundi à 21h, un peu plus de 21h, c'est Hugo. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à tous. Comment ça va ce soir Ça va très très bien. une bonne semaine qui commence encore une fois. Et toi, comment tu vas eh ben écoute, impeccable. Il y a une grosse semaine qui arrive hein, avec des champions, Ligue Europa. Il y a du sport tous les soirs, quasiment du foot tous les soirs presque. Euh, ce soir d'ailleurs, euh, bah, on, l'a dit, hein, 4 directs, Guingamp-Camp. Euh, en Ligue 2, Bournemouth Southampton en, Angleterre, en Espagne c'est Villarreal Las Palmas et puis en Italie c'est Parme Cagliari. Donc bah, on va suivre, on va se concentrer sur la Ligue 2 puis surtout tu as bien sûr le fil rouge de l'Angleterre, hein, c'est ça c'est ça, je regarde Bournemouth au Southampton, donc euh, je vous avertis dès que dès qu'il se passe quelque chose dans ce match-là. Très bien, et eh ben nickel, on va suivre ça en, fil rouge bien sûr, et puis euh, plein de choses, hein. on le disait en, entrée de d'émission. Euh, on va parler d'Antoine Griezmann, bien sûr, c'est le gros sujet de la journée, hein. on l'a appris aujourd'hui. Euh, si vous l'avez pas appris, bah, si vous êtes passé à côté, mais euh, c'était compliqué aujourd'hui de passer à côté euh, cette annonce de retraite internationale. on va y revenir, bah, on va y revenir tout de suite, hein, juste après le programme. on aura aussi tout à l'heure aussi bien sûr tout le débrief de l'Europe, ce qui s'est passé. en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, le débrief de, quatre championnats, en France bien sûr avec la Ligue 1, et puis on aura la Ligue des Champions aussi à présenter la deuxième journée cette semaine, Coupe d'Europe, euh, les affiches qui nous intéressent pour les Français. Et puis les pronostics, voilà, l'autofoot. foot, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à, à dire ce soir. Euh, et euh, bah, on va commencer donc tout de suite avec euh, Antoine Griezmann. Euh, je vous rappelle que si, si vous voulez nous, nous joindre pour intervenir en direct, n'hésitez pas 02 38 434 800 pour intervenir, réagir en direct sur cette annonce d'Antoine Griezmann. Bah, toi, ta première réaction déjà euh, tu l'as appris quand, euh, comment et comment est-ce que ça t'a fait comme euh, comme réaction Et eh bah ben, donc pour ceux qui me qui me découvrent ou pour ceux qui me connaissent plutôt, euh, pensent savoir que je fais aussi de la radio, donc j'étais ce matin en train justement d'enregistrer une émission de, de foot et j'ai reçu j'avais mes notes sur mon téléphone et puis j'ai reçu la, la notif, enfin plusieurs notifs d'ailleurs de, plusieurs médias avec, avec cette nouvelle donc bah forcément j'ai mon émission de foot locale donc euh, j'ai pas pu en parler bien sûr dans cette émission là euh, mais, sur le coup ça m'a fait un, ça m'a fait un petit choc ça m'a rendu euh, bah, un peu triste aussi finalement et et donc et donc voilà mais mais est-ce qu'on pouvait s'y attendre c'est possible aussi avec le, changement de, de statut qu'a pu avoir Griezmann sous des champs dernièrement depuis l'Euro et même un, même un petit peu avant c'est peut-être malheureusement une nouvelle voilà que que, que à laquelle on pouvait s'attendre. Donc, euh, donc voilà, c'est triste, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, euh, finalement, je sais pas si on va le faire maintenant ou dans, ou dans quelques minutes, mais j'ai voulu faire aussi un top 3 un petit peu des des, des faits marquants de, de Griezmann avec l'équipe de France. Euh, donc je pense qu'on va le faire en quelques instants. je crois que d'ailleurs qu'on va avoir un, un, invité, un auditeur juste après. Donc, donc voilà, mais, mais c'est sûr que j'ai été assez attristé par cette nouvelle-là. voilà, maintenant il y a aussi d'autres questions à se poser. C'est va devenir l'équipe de France Est-ce qu'on a vraiment une, nouvelle génération dorée Est-ce qu'il va y avoir un autre euh, leader technique euh, autre qu'Mbappé Surtout qu'Mbappé depuis maintenant euh, plusieurs mois, c'est compliqué. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir un autre meneur de jeu un peu comme lui en équipe de France Pour l'instant, j'en vois pas trop se profiler. Est-ce qu'un Michael Olise mais c'est pas vraiment le même type de, joueur, mais est-ce que ça peut devenir un leader technique comme ça je sais pas. Mais euh, voilà, c'est sûr que c'est forcément une grosse perte euh, Antoine Griezmann pour euh, pour l'équipe de France, même si voilà depuis quelques mois c'était un peu plus compliqué, mais aussi à, cause des, choix de Deschamps, donc et de, de, son positionnement et de ne plus le mettre à son poste préférentiel et dans son rôle clé derrière l'attaquant. Donc donc voilà. Mais, mais donc c'est forcément une mauvaise nouvelle pour pour l'équipe de France. Euh, que, que, que, de cette retraite internationale. Maintenant, euh, le foot n'est pas terminé non plus pour lui. Euh, voilà, il, va continuer à s'épanouir à l'Atlético. C'est dommage, c'est dommage qu'on le verra plus en équipe de France, à moins qu'il ressorte de sa retraite comme un certain Zidane en 2005 pour juste avant la Coupe du Monde 2026. Ce serait, ce serait énorme. Mais en espérant. Oh, tu crois vraiment, toi Bah, je, je me suis dit ça en fait j'ai tellement été enfin, j'ai tellement eu ah ouais, euh, j'étais un peu attristé sur sur le coup. mais si peut-être que voilà, euh, d'ici 2025 ou je sais pas, il va sortir de, sa retraite et il va venir nous sauver euh, pour 2026, tu vois, un truc comme ça. Ce serait une belle histoire. Ce serait une belle histoire, en effet. je crois qu'on a un, auditeur qui nous a rejoint. on, va, voir si ça a fonctionné. Non, visiblement, <laughs> ça n'a pas fonctionné. Non, il y, a un bip bip là. Bon, on va on va l'inviter à nous rappeler alors. Euh, auditeur s'il nous écoute parce que ça n'a pas forcément fonctionné. Euh, oui, donc tu disais, euh, bah comment comment on en est arrivé là déjà Pourquoi, euh, il a, à ton avis, pourquoi il a, pris cette décision Bah ouais, de toute façon, bah, je pense que c'est vraiment le changement de statut, comme je le disais, avec des ou des champs. Et puis, puis dernièrement, en fait, je pense là aussi que bah mine de rien, même si c'est pas un joueur qui se met en avant, c'est pas un, joueur qui a un égo surdimensionné, mais je pense aussi que mine de rien, ses, dernières performances, euh, notamment à l'Euro, donc avec l'équipe de France, ça l'a impacté. Et je pense qu'il a préféré arrêter euh, à ce moment-là. Alors pas au sommet de son art du coup, mais euh, au moins avant que ça empire peut-être. Mais euh, je pense qu'il a pas voulu faire les matchs de trop, le, le, rassemblement de trop ou la compétition de trop en tout cas. Je pense, c'est possible aussi. Je pense que ça joue. Après, après voilà, pour être honnête, euh, je suis pas je suis pas encore euh, un, journaliste très proche de, de l'équipe de France, donc euh, j'ai pas forcément d'infos qui me viennent de Clairefontaine. Donc, mais je sais pas vraiment si, si la relation s'est tendue avec Deschamps. Je pense pas non plus, mais voilà, je sais pas encore comment comment est la, relation la relation maintenant entre entre les deux. Euh, voilà, mais donc je sais pas, c'est quelque chose qui s'est un petit peu cassé au fil du temps aussi, ou avec ce, ce, changement de position, ce changement de statut, je ne sais pas. Mais moi, je pense vraiment que c'est surtout ça. Il, Griezmann, il c'est quelqu'un de très intelligent, euh, donc euh, je, pense qu'il a préféré euh, s'arrêter s'arrêter là plutôt que ouais de, faire la compétition trop et peut-être qu'on se prend la tête pour pas grand chose, hein. peut-être qu'on n'est pas cramé bien sûr, parce qu'il fait, <laughs> il fait un bon début de saison avec l'Atletico, il est encore très bon, mais justement peut-être qu'il sent que son corps n'arrive plus à suivre non plus à chaque fois les rassemblements, plus les calendriers qui se rallongent avec euh, avec l'Atletico, enfin en, en club en général. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Griezmann, il a il est plutôt jeune, il a plus, il a plus 20 ans. Donc euh, ça peut ça peut jouer aussi physiquement, enfin son état de forme euh, physique. Euh, parce que je sais plus à quel âge il a 30, 33, ans. 33 ans. Ouais. Donc donc voilà. Je, je pense que c'est un petit peu de tout ça. Après, on n'a pas, pas le temps de l'histoire. Ce qu'il faudrait, c'est que l'auditeur qui essaie de nous appeler, ce soit Antoine lui-même. Hein, ce serait bien. Ce serait cool, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Non, <laughs> je suis pas certain. est-ce que, est-ce que peut-être tu penses que le euh, le, fait qu'il n'ait pas été nommé capitaine euh, quand ça a changé là avec euh, la, retraite de Goluré, ça a peut-être pu affluer dans sa décision. Non, je pense pas parce que je, pense que dans ce cas-là, il aurait peut-être, peut-être, peut-être pas fait ça avant parce qu'il aime trop l'équipe de France et qu'il y avait l'Euro qui se profilait, mais honnêtement, je pense pas. Je, je pense que ça lui a, ça l'a impacté sur le moment en tout cas, ça c'est sûr, c'est une certitude il a pas, il a essayé de le cacher, mais euh, ça s'est vu quand même. Mais, euh, mais il l'a quand même accepté au final. Et puis, euh, non, je pense, pense pas que là aujourd'hui ça, l'ait impacté parce que parce que la page est tournée. Cet épisode du Capitana, c'était il y a quoi Il y a plus un peu plus d'un an maintenant. donc honnêtement, aujourd'hui, je pense pas. Je pense vraiment que c'est ce changement de statut. Après, peut-être que le départ, c'est ça, oui, peut-être. le départ de quelque chose de, ce changement de statut. Peut-être qu'il pensait que lui, pas que Deschamps allait lui confier ce brassard après après euh, après le départ de Loris. Euh, au final, non. Donc c'était pour Mbappé, bien évidemment. Euh, peut-être que là c'était un déclic et plus la confirmation du changement de statut là à l'euro avec le fait que bah tiens je préfère laisser Mbappé faire un peu enfin ce qu'il veut mais toi par contre je te change de place parce que toi je sais que tu vas pas tu vas pas gueuler ou tu vas rien dire donc hop, et au final, ça, ça a fait ça, et ça fait que Griezmann, quand il n'est pas dans les meilleures conditions, ben, comme tout homme, euh, il ne peut pas faire du très bon travail. Donc euh, et je pense que c'est une accumulation de choses. C'est possible, hein, ça part de ça. Je pense pas qu'aujourd'hui, ça ait vraiment euh, été le déclic pour Griezmann de se dire, en plus, il y a vraiment ça, donc euh, je laisse tomber, j'arrête l'équipe de France. Je pense que ça a peut-être été le début, ouais, de... de d'un vrai changement de statut de toute façon de Griezmann avec les Bleus après voilà je ne sais pas si c'est vraiment euh, ça euh, qui, qui, leur a fait changer d'avis. Mais je pense que c'est le début du déclic. Bon, je sais pas si on a, si on a l'auditeur qui va arriver. J'ai entendu un. Et but Alors que je, je vous parle de Griezmann, but euh, rien à voir de, de qui ouvre le score donc à la 17e minute de, de jeu, but euh, d'Evan Nilsson. Voilà, ça fait 1-0 donc euh, pour, pour les Rouges et Noirs contre, contre donc Southampton et et Bournemouth qui va pouvoir euh, euh, grappiller quelques places au classement, qui va monter à la 11e place justement, alors que Southampton reste donc euh, avant-dernier, 19e de, cette première ligue. Oui, oui, Hugo, merci. En tout cas, on n'a pas réussi. C'était dans la technique, hein. c'est pour ça que j'étais pas avec toi. on n'a pas réussi à avoir l'auditeur. On réessayera tout à l'heure pendant la pause. Euh, malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir. Euh, ok, bah en tout cas, oui, euh, bah on, a, on t'a entendu sur tout sur tout ce sujet. Ce sujet. Euh, on va, oui, tu l'as dit, préparer un petit top 3 de, de ces ces meilleurs moments. Alors c'est vrai qu'il y a eu des gros moments de, de, de fête, Il y a aussi des moments plus compliqués. T'as mis quoi ton numéro 3 du coup alors, est-ce qu'on fait le top 3 du coup maintenant ou on attend de voir si on aura l'auditeur tout à l'heure Allez, on peut peut-être se le garder sous le coude alors. Ou alors, euh, on en fait un ou deux et on en garde un peu pour tout à l'heure, comme tu veux. Bah, je, sais que je sais pas vraiment si on va, on va réessayer à la pause, mais ça va être, ça risque d'être compliqué, euh, mais, euh, mais on peut, on, peut commencer le top 3 alors, mais euh, bah, pour, clore le sujet, moi top 3 en 3, hein. donc en troisième position, je vais mettre du coup son dernier match avec l'équipe de France parce que euh, après mon top 2 et top 1 c'était vraiment des moments joyeux hein. donc euh, c'est pour ça que je commence par le, le moins gay. mais top 3 c'est son, changement de statut après euh, après 10 grosses années en équipe de France magnifique on va en parler juste après donc mais c'est ce changement de statut là c'est son dernier match donc, contre la Belgique hein, il y a quelques semaines où il ne joue que un quart d'heure ou un truc comme ça je crois il, rentre en jeu et voilà, c'est vraiment la rapidité du changement de statut quand même de Griezmann avec l'équipe de France en seulement quelques matchs, quelques mois. Euh, alors que c'était vraiment le, le, le, maître à jouer, euh, même quand Mbappé est là. Hein. Euh, si tu l'enlevais du terrain, c'était tout de suite plus compliqué. mais là, voilà, sur, sur cette fin de carrière internationale, voilà, je voulais juste en top 3 parce que pour moi c'est quand même un fait marquant. j'aurais pu mettre bien sûr la Coupe du Monde 2018 parce que je l'ai pas mis en top 2 ni en top 1. J'aurais pu mettre la Ligue des Nations, je l'ai pas mise non plus dans mon top, mais vraiment ce, cette fin de carrière internationale malheureusement entachée comme ça c'est dommage, mais c'est un fait marquant pour moi de, sa carrière en équipe de France. Et t'as vu que sur ce match, euh, c'était c'était le seul joueur aussi à, à faire le tour d'honneur Oui, au Parc des Princes. Au Parc des Princes, oui. Tout à fait, ouais, c'est vrai. On, le voit tout seul faire un peu le tour du, du, terrain, de, la pelouse pour aller applaudir les, les spectateurs, les supporters, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est une très belle image et euh, c'est marrant, ça dirait presque des coïncidences, ou peut-être que dans sa tête, c'était déjà préparé. C'est ça que je me dis, est-ce qu'il y avait, c'était déjà décidé, ou il y avait une idée dans la tête bah, C'est possible, hein, c'est possible. Je, pense que c'est pas, que ce soit Griezmann ou un autre, je pense que c'est pas une décision que tu prends euh, comme ça euh, en une soirée ou en cinq minutes. Donc euh, c'est possible que ça lui trottait déjà dans la tête de toute manière depuis depuis l'euro, depuis la fin de l'euro, je pense, depuis l'élimination je, pense que oui, je pense que c'est possible avec ce changement de statut encore une fois. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, mais sûr que c'est ouais, ça, fait ça fait une belle image de fin mine de rien parce qu'on a l'impression que, euh, enfin, quand on a reçu la nouvelle comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas eu notre, au revoir, tu vois. Oui, c'est ça. On s'y attendait pas, donc. tu vois, j'aurais bien voulu bah, qu'ils disent voilà, ça s'arrête là, mais voilà pour le rassemblement d'octobre, qu'ils soit dispo quoi, pour essayer de lui donner une vraie sortie. Ouais, mais justement, je pense que c'est pas sa façon de faire. Euh, je disais tout à l'heure que c'est pas le genre de mec à, à, à mettre son ego en avant ou à, enfin, avoir un gros ego d'ailleurs. Et je pense que comme justement il est très humble et très modeste et tout ça, euh, vouloir l'annoncer avant un rassemblement pour justement faire son au revoir, tout ça, je trouve ça, je dis pas que c'est forcément égoïste, mais en tout cas c'est quand même se mettre en avant. Et on sait que Griezmann est, euh, c'est un joueur d'équipe euh, comme on en fait euh, peu maintenant. Euh, donc euh, je pense, je pense pas que ça, aurait été ton genre de faire ça. C'est peut-être pour, c'est pour ça, je pense qu'il le fait aussi de cette manière-là. Mais c'est pour ça aussi qu'on peut se dire que ce, fameux tour d'honneur qu'il a, euh, qu'il avait fait tout seul au Parc des Princes pour dire le public, euh, c'est peut-être, c'est peut-être un, au revoir finalement. mais, mais on comprend donc maintenant, je pense. Ouais, bah ouais, c'est c'est c'est comme ça. Il a, il sera, on le reverra pas, mais il y aura peut-être un petit hommage quand même. Euh, Peut-être, je sais pas. <laughs> je, ouais, mais dans, quelles circonstances euh, Alors là, en plus, c'est vrai que euh, la France va jouer l'Israël. Euh, ce sera probablement à huis clos en plus. Ben ouais. donc, et, l'autre match va être à l'extérieur. Je, je, je, crois, j'ai pas, je l'ai pas sous les yeux, mais il y a peut-être un match qui sera à l'extérieur. Donc oui, ça reste peut-être d'être compliqué. le timing est, est, pas bon là, mais bon, bah, c'est c'est comme ça. top 2 Top 2, en fait, je disais tout à l'heure que ça allait être plus gay, mais euh, enfin, c'est mi, mi, joyeux, mi, triste, mais non, c'est plus bah, la Coupe du Monde 2014 avec notamment ses larmes donc euh, après euh, après l'élimination en quart de finale contre l'Allemagne. alors, je dis les larmes parce que c'est vraiment le l'image qu'on retient beaucoup aussi. C'était justement son son jeune visage. On découvrait encore Griezmann finalement en, France parce que il avait fait sa première cape le, le 5 mars justement 2014 contre contre les Pays-Bas. Euh, et puis donc euh, il, a été euh, sélectionné ensuite donc pour la Coupe du Monde bien sûr l'été. Et donc finalement on découvrait Griezmann, que ce soit en équipe de France ou même comme joueur pour la plupart, parce que Griezmann bien sûr il a jamais joué dans un club français, il a été formé en Espagne tout ça, donc donc voilà, Real Sociedad, Atlético, tout ça. Donc forcément, c'était un joueur qu'on découvrait aussi pour pour le grand public en tout cas. Euh, donc, euh, donc voilà, on, il, avait fait une bonne Coupe du Monde euh, pour ses débuts, euh, et puis donc c'est larmes, voilà, de, de gamin euh, qui, qui on, on, le voyait déjà aimait énormément ce maillot, ce maillot bleu. Et, voilà, perdre ce match, ce quart de finale contre l'Allemagne, contre le, le, meilleur ennemi allemand, voilà, c'est toujours compliqué. Et puis surtout que bon, l'Allemagne était certes au-dessus mineur dans ce match, mais la France n'avait pas non plus complètement démérité. Enfin, aurait peut-être mérité un, meilleur sport mais mais voilà, mais c'est ce top 2 là que j'ai voulu, j'ai voulu parce que c'était tout début, comme je le disais, on le découvrait et on a découvert un, super, euh, un super petit joueur. Et, euh, même moi, j'étais jeune à l'époque, en hein, 2014, j'avais 12 ans, mais euh, jamais je me serais dit, même à cette époque-là, que ce mec-là, il allait devenir la légende euh, qu'il est aujourd'hui. Et tu vois, 10 ans après, au final, je, on, va faire 20 minutes sur lui, voire plus. Donc, c'est le début d'une grande, c'est le début d'une grande histoire, quoi. Et, ouais, ce que dire, c'était, ça a été un acte fondateur quand même, bah, pour lui et, et pour l'équipe de France aussi. Cette Coupe du Monde 2014 Ouais. Euh, ouais, bah oui, bah, élimination en fait, ça, au-delà de la Coupe du Monde, de l'élimination un peu comme ça, euh, euh bah cruel, enfin cruel. Si, un peu cruel, parce que on, bah, on a, il y a un coup franc, voilà, ce coup franc. On, a, on a connu plus cruel contre les Allemands quand même hein, dans l'histoire. Je, je crois qu'on a, je, pense qu'on a l'auditeur à, à l'antenne, je crois, hein, mais je, je, suis pas sûr que ça ait ah, bien fonctionné. Allô, est-ce est qu'on est qu'on a quelqu'un au bout du fil Moi, je vous entends 5 euh, sur 5. Oui, on a quelqu'un, bravo, on a réussi, la technique est, est, là. Euh, bonsoir, c'est euh, euh c'est euh, alors attends, je me dis Fernando 3000. C'est Fernando 3000 qui est avec nous, c'est ça <laughs> Exactement, je, je, viens je viens pleurer la légende Griezmann. Bah, Comme Hugo, quand il est arrivé en 2014, je pouvais pas le blairer. Hugo a pas dit ça, mais je pensais pas que qu'il allait durer aussi longtemps. Euh, parce qu'il n'était pas très efficace devant le but. Deschamps le mettait tout le temps. Et, euh, et, ça, et ça me rendait ouf, je le trouvais nul. Et là maintenant le mec part en, maxi légende quoi. Euh, ouais, puis ce qui est fou, c'est que du coup, ça va être mon top 1 après, mais ça va être l'Euro 2016. Mais c'est que en, l'espace de deux ans comme ça, ouais, en 2014, bon, on découvre donc ce, ce mec-là qui, voilà, avait encore plein de défauts et tout ça. Mais euh, dès 2016, on, en à peine deux ans, il a, il a vraiment changé de statut d'un coup. quoi. C'est ça qui est fou aussi. Mais, euh, mais 2014, euh, cette larme-là, mine de rien, ouais, ça, quand on le revoit dix ans après, ça, ça témoigne beaucoup de cette grosse histoire qu'il y a entre Griezmann et, et l'équipe de France. Quoi. toi, euh, Fernando 3000, tu peux nous donner ton, ton ressenti sur quand tu as appris la nouvelle ah ben, moi j'étais détruit. Les, les, les, belles années là, les dix dernières années qu'on a vécues avec euh, du foot de, de, top niveau, euh, ça va laisser un vide immense comme Platini, comme le départ aussi de Zidane où il y a eu euh, quatre, cinq ans vraiment de traversée du désert. Et je pense que ça va être ça va être un peu ça parce que là Hugo le disait tout à l'heure, il y a, y, y a, aucun profil quoi hein, quand même en fait comme lui. En fait en France on forme pas des profils comme lui. Donc, c'est une formation à l'espagnol, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a jamais vu évoluer en France, c'était un joueur euh, différent, et c'est peut-être pour ça qu'au début, on avait peut-être un peu de mal avec lui aussi, finalement. possible, ouais, mais c'est vrai que les Espagnols nous ont bien aidés, hein, avec Grisou, avec les frères Hernandez, c'est quand même pas dégueulasse. Bon, après, on leur a refilé euh, deux défenseurs centraux, ils sont devenus champions d'Europe. Mais euh, bah, on est devenus champions du monde, nous. Voilà. Mais ouais, franchement, Griezmann, ça va être chaud, hein, parce que là, depuis ça va faire tellement drôle. Le prochain euh, regroupement de l'équipe de France, il n'y aura ni Mbappé ni Griezmann. C'est pas arrivé, mais bah, peut-être depuis le début. débuts. Mbappé, c'est pas sûr, puisque il... va être dans le groupe. Euh, contre... demain, donc euh, il sera peut-être de retour pour mi-octobre. Enfin, confirmé, mais Okay. Ça, Griezmann, on n'avait pas. Alors si, certes, il y a eu, une fois où il a été blessé, il a préféré faire l'impasse, mais sinon, depuis quelques années, il n'a pas manqué un. Ah bah non, il était, euh, c'était l'homme, c'était l'homme de club en fait. Didier Deschamps, il a réussi à faire de l'équipe de France un club, et c'est ça qui est trop fort. Il prend pas forcément les meilleurs ou les pics de forme, mais par contre, il s'appuie sur des hommes forts et, euh, et Griezmann, pour moi, il est plus que rentré dans la légende. Quoi, c'est un truc de ouf. Après les années horribles qu'on avait passées avec Florent Malouda et le genre de pipe, quel bonheur d'avoir connu Antoine Griezmann. <laughs> Euh, mais c'est vrai, comme le disait euh, Fernando 3000, très beau prénom. Euh, moi, j'ai peur d'un petit trou générationnel. On a toujours des très bons joueurs hein, qui arrivent encore, euh, je le disais tout à l'heure, au tout ça. Mais j'ai peur qu'on n'ait plus de, comme je disais encore une fois tout à l'heure, on est de leaders techniques, on n'est plus de ces joueurs-là. Et même en, même en défense, des vrais leaders euh, aussi euh, de vestiaire, des vrais meneurs d'hommes. J'ai l'impression que là, on va, on va rentrer dans une phase euh, où ça, risque peut-être d'être un peu compliqué pour l'équipe de France, même si on va toujours avoir des talents individuels. on aura toujours Bappé, je te dis, des, des des Dembélé, des Barcola, etc., etc. Mais je, je sais pas si avec des, mentalités un peu comme ça, et des, même des joueurs techniques comme ça, je sais pas si on pourrait aller chercher une grosse compétition, parce que pour l'instant, ouais, on n'a pas de futur Griezmann, on n'a plus vraiment de meneur d'homme, on n'a plus de vrai capitaine. Pour moi, Mbappé, ça n'a jamais été un mec fait pour ça. Même Griezmann, pour moi, c'est pas pas le bon mec à mettre en, tant que capitaine. Pour moi, Griezmann, c'est pas un meneur d'homme du tout. Euh, voilà, moi, je, je, suis un peu inquiet en vrai pour la, suite de l'équipe de France. Je sais pas, je sais pas ce que vous pensez vous deux, mais je ne suis pas forcément très très confiant en tout cas, les, derniers matchs qu'on a qu'on a vus, ça n'a pas euh, forcément euh, été rassurant. C'est clair. Bah, de toute manière, tant que Mbappé retrouve pas son, est-ce qu'il va le retrouver Du coup, on, va se poser des questions. Mais tant qu'il retrouvera pas son, vrai niveau et tant qu'il va pas travailler plus que ça sur son jeu, sur ses défauts. Euh, et qu'il ne va pas retrouver du coup un, très très haut niveau comme on a pu connaître il y a encore un an, et puis bien sûr les années avant, mais déjà ce sera, un gros problème. De toute mais c'est surtout que pour moi le problème ça va être au milieu en fait. On a en fait on a des bons défenseurs comme tu l'as dit Hugo, on a des bons défenseurs, on a des bons attaquants, mais genre notre meilleur milieu de terrain c'est Chouameni et c'est pas du tout un organisateur de jeu. Donc euh, franchement, euh, ouais, c'est sûr, euh, ça va être chaud. Hein. Chouameni, Kamavinga, euh, voilà, puis c'est surtout, c'est surtout qu'en fait on a beaucoup de joueurs, euh, enfin au milieu de terrain on a beaucoup de joueurs à vocation défensive, comme tu disais, donc on n'a pas vraiment, on, peut avoir des constructeurs, mais on n'a pas en tout cas des mecs qui vont vraiment se, se euh, employer vers l'avant quoi. Donc c'est ça qui risque d'être compliqué. Je, parlais peut-être d'Olysée, mais c'est même pas vraiment pour l'instant ce, ce, type de joueur là non plus. Donc euh, c'est sûr que Olysée, enfin moi je le connais à peine ce joueur, je l'ai vu un tout petit peu au JO, mais ça m'a plus l'air d'être un percuteur un peu à la, à la barcola. Après, il doit, ça doit être un peu différent, mais c'est pas un organisateur. Et là, euh, ouais, franchement, c'est chaud. Mais je sais même pas du coup. Moi, j'étais persuadé que Deschamps allait se barrer le jour où Griezmann allait arrêter. Et donc là, je, suis, je, suis, je, serais, limite plus étonné que Deschamps lâche l'affaire. Je sais pas en fait. Mais euh, bah, après, euh, après, euh, est-ce que Deschamps l'a pas un peu cherché au final parce qu'il a quand même mal traité pour moi Griezmann euh, dernièrement hein, finalement en le changeant euh, comme ça de poste euh, en en n'essayant pas d'arranger les choses enfin je sais pas encore une fois je ne suis pas en interne avec eux mais en tout cas sur le terrain on n'a on a pas vu Deschamps essayer d'arranger les choses avec Griezmann non plus hein, récemment bah je pense que des Deschamps il fait avec ce qu'il a quoi en fait c'est pas non plus un génie de ouf là il Enfin, il a eu beaucoup de chance sur son parcours avec des mecs comme Griezmann qui sont sortis nulle part, hein, des mecs comme, comme, Mbappé, comme Olivier Giroud. Après, Didier Deschamps, il est quand même pour beaucoup dans la légende de Giroud. Mais euh, ouais, mais là, ce qui est, ce qui est trop dur, c'est de se dire que ça y est, ouais, les, années, euh, quand Pogba, il était à fond quoi en 2016-2018, c'était dingue le milieu de terrain. Et je pense qu'on s'en rendait à peine compte de la chance qu'on avait. Et là, euh, bah ça va vraiment, oui, là, on va vraiment le voir du coup. Hein. Ça ah va bah, ouais, là, je pense qu'on va un peu morfler parce que là, dernièrement, quand même, mater, un match d'équipe de France, c'était souvent lié à une victoire, ou du plaisir, ou du beau jeu et tout ça. Et là, euh, bah, les premiers matchs de septembre n'ont pas laissé euh, percevoir ça, quoi. Je te coupe juste, euh, Hugo, t'as as du son derrière, Tu as quelque chose qui tourne derrière J'ai juste le fond du, du match entre Barma et Southampton, mais c'est vraiment léger. Ah, tu peux juste couper le son parce qu'on entend, on entend beaucoup au retour. Et ouais, si tu peux juste couper le, le, le retour euh, du T'entends, t'entends un truc là ou pas ouais ah, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est Bon. J'en profite pour, euh, dire que les directs, ça a bougé. Tu l'as dit, peut-être l'ouverture du score de Bournemouth. Ouais, ouais. Voilà, face à Southampton, 1-0. Et puis l'ouverture du score euh, en, en, Italie aussi, du Cagliari. Euh, sur la pelouse de Parme 1-0 et aussi euh, depuis euh, la sixième minute l'ouverture du score de Gargan. Ouais, ça fait 2-0 pour euh, Bournemouth du coup. Et eh ben voilà. à la 32e minute. but, j'ai pas vu qui a marqué, mais je vais vous dire ça dans quelques instants. Et eh ben 2-0, donc ça part bien pour Bournemouth qui est, en rappelle, 13e, qui reçoit euh, qui est 19e. de Antoine Semenio voilà, très bien. Et bah 2-0, donc c'est la pause euh, quasiment en Italie et en Ligue 2, ça, euh, on est dans le temps additionnel. Donc ouais, voilà, bah Griezmann, voilà, en tout cas, euh, ce qu'on pouvait en dire ce soir. Oui, tu, alors tu l'as dit, le top 1, c'était... Bah, du coup, ah c'est l'Euro 2016, c'est l'avènement finalement, c'est voilà, c'est Griezmann qui prend les rênes de techniquement de, de cette équipe à l'époque où Papé n'était pas encore pas encore là. Et puis voilà, c'est la revanche contre l'Allemagne en demi-finale. C'est lui qui marque le doublé. Euh, c'est lui qui nous amène euh, presque le Graal du coup euh, tout au long de cette compétition. Voilà, c'est c'est presque le sommet de son art finalement déjà en 2016. Il y aura 2018 après du coup, mais là où il aura vraiment marché sur la compétition et où d'ailleurs il sera élu meilleur joueur de la compète, c'est vraiment l'Euro 2016 où il a été il a été énorme. Et moi voilà, donc en 2016 j'avais j'avais 14 ans, il m'a vraiment fait vivre lui l'équipe de France en globalité aussi, mais surtout lui m'a fait vivre des moments exceptionnels, même contre l'Irlande en huitième, où on perdait 1-0, j'étais pas bien. J'ai l'impression qu'on allait pas revenir dans ce match alors que c'était l'Irlande. Euh, et au final, si on arrive à s'en sortir, tout ça. Voilà, c'est tous ces, tous ces trucs-là. Franchement, non, l'Euro 2016, pour moi, c'est vraiment le presque au-delà de la Coupe du Monde 2018, même s'il a été euh, ouais, très, impactant également. C'est pas, et... pas pareil, tu l'as dit, il n'y avait pas Kylian Mbappé. En, 2018, Mbappé, il a pris beaucoup de passes quand même, malgré tout, mine de rien. Euh, Pogba il a pris aussi. la place aussi, mais Pogba aussi, mais, mais euh, aussi. Oui, mais on, le euh, voyait, enfin, on s'en rendait moins compte parce qu'autour de lui, c'était quand même incroyable aussi. Oui, oui, c'est sûr. Alors qu'en 2016, euh, c'était une très belle équipe, mais il a, tu l'as dit, crevé l'écran et il, prenait beaucoup de place. Mais bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu cet échec et je, pense que son, plus gros regret, ce sera de jamais avoir été champion d'Europe quand même avec l'équipe de France. S'il manquera ça, euh, 2016 c'était la meilleure occasion et ça, ça laissera un vide, je pense, dans, dans son palmarès. Ah bah comme beaucoup, de toute façon, hein, ce sera pas le seul hein, de toute manière. Euh, euh voilà, là on a eu on a eu Griezmann aujourd'hui. Euh, il y a eu Varane qui a pris totalement sa retraite euh, la semaine dernière. voilà, c'est pareil, c'est c'est un euro qui lui manque aussi à Varane. Hein, le mec a tout gagné quoi. C'est sûr que ces joueurs-là, c'est c'est malheureux. En espérant que maintenant Mbappé dans, dans sa carrière, il en aura un d'euro, on espère. Hein, mais mais comme, comme, comme, on, comme on le disait, on n'est pas forcément confiant pour la suite. Là. Après, sur une compétition, ça peut le faire. Hein. On a vu le Portugal en 2016. L'Espagne, ils sortent deux ailiers de, nulle part entre Iñaki Williams et, Yamal. Donc, euh, en fait, des joueurs forts peut y en avoir d'un coup, quoi. Sauf qu'on les connaît pas. Mais j'ai pas l'impression qu'en espoir, il y a un vivier euh, si incroyable. À chaque fois en France, on a tendance à, à regarder l'équipe de France espoir en se disant ah qu'est-ce qu'on est fort. Mais en réalité, il y en a, il y, en un ou deux qui montent en A, quoi, pas plus. Hein. C'est, euh, je pense que ça doit encore être être le cas. Enfin, je sais pas, je, connais à peine l'équipe de France Espoir euh, en ce moment. Je sais pas si vous, vous, vous avez identifié des mecs qui peuvent monter en, équipe de France A. Bah, il y, a, eu Olizé pendant les JO. Euh, il y, a eu un deuxième profil euh, qui a été sélectionné. Rappelle-moi, Hugo, qui, a été à jouer, qui est rentré un peu là. Connaît. Ouais, voilà. Qui avait ah fait, Manu Qui avait fait des JO intéressants. Mais hormis ça, pas tant. Non, pas tant. Hein. C'est vrai que. Bah, attention, mais ça, c'est pas, ça a tout le temps été comme ça. Hein. la, plupart du temps, l'équipe de France Espoir, c'est vrai que, euh, ouais, il y en a deux, trois généralement qui, euh, qui vont en A et qui s'imposent vraiment. Euh, parce que la plupart, surtout ces dernières années, c'est vrai qu'on a souvent eu l'éclosion euh, d'un coup de plein de joueurs. Mbappé en 2017 qui explose d'un coup, Zahir Emery il y a un an, deux ans qui explose d'un coup. Voilà, il y, a eu, beaucoup de ça aussi. Hein. donc même des enfin pour vérifier, je sais même plus, mais tu vois un Raphaël Varane qui a un peu explosé d'un coup avec Lens à l'époque et qui participe au Real, je sais même pas s'il a eu le temps de faire beaucoup de gammes en équipe de France euh, espoir ou dans d'autres euh, catégories. Mm. Mais voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça se passe bah, de, toute manière, est très très fort, ils reste. Euh, soit il passe pas du tout par l'équipe de France espoir. Hein. Mbappé, il n'y est jamais allé. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une anecdote qu'on nous oublie souvent, mais Griezmann, il a été suspendu pendant un an d'équipe de France parce qu'il était sorti en boîte de nuit en espoir avec M. Villa et un autre, joueur de l'équipe de France. Euh, du temps de, France-Suède, non C'était pas ça Peut-être que France-Suède, c'était un match au Havre. Match de qualif, euh, euh, oui, c'était ça. Ouais, Oui, exact, il, était, il était, ouais. et c'est Deschamps qui avait fait suspendre sa suspension pour qu'il puisse venir à la Coupe du Monde parce que sinon il était encore suspendu, je crois. Et euh, donc, euh, donc j'ai de se dire que ça a tellement mal commencé l'équipe de France avec les ça finit, ça finit comme ça, quoi. Mais ouais, il est très très bon. Il, il passe même pas par l'équipe de France Espoir. Il, déboule d'un coup. Zaire Emery, j'ai du mal à, me dire que ça peut vraiment être un leader dans les dans les dans les. Moi, il me paraît. enfin, il est très bon, hein, sûrement, mais enfin, moi, je le trouve pas exceptionnel, quoi. Je, Non, bah là, son, niveau a un peu baissé euh, depuis depuis plusieurs mois, depuis sa deuxième partie de saison euh, l'année dernière. Euh, après, avoir, avoir, euh, ouais, faut qu'il travaille beaucoup aussi. Il faut pas qu'il se laisse le crâne non plus. Après, il a l'air, euh, même à son jeune âge, il a l'air d'avoir encore la tête sur les épaules pour l'instant. Ouais, mais je sais pas, je trouve que ça manque un peu de personnalité. Après, c'est normal, il est, il est hyper jeune. Mais c'est, on est, on est d'accord, c'est plus un milieu relayeur, quoi, le Zaire Henry, ou alors devant la défense. C'est... Ouais, pas forcément devant la défense, c'est pas, c'est pas un 6 non plus. non, je le vois plus comme un, alors c'est vraiment des postes un peu qui n'existent plus aujourd'hui quoi, mais c'est un peu un ouais un 8, c'est pas un 10, c'est pas un meneur de, de jeu non plus. Mais euh, je le verrais plus comme un 8, même si c'est encore une fois des postes qui n'existent plus trop aujourd'hui, avec euh, maintenant les différentes euh, tactiques euh, de, nos tacticiens préférés. Hein. Mais, ouais. mais, mais, mais c'est vrai que au PSG, il a pas, il a pas en plus, il a pas une, une place précise, je veux dire, non seulement sur le terrain, mais en plus euh, il n'est pas vraiment titulaire indiscutable, il est un peu dans la, il n'est pas forcément dans la rotation non plus parce qu'il a un petit niveau quand même, mais euh, c'est voilà, c'est si Fabien de Ruiz, si, si Ruiz est mauvais, ben c'est Aïe-Mir à sa place, ou parfois ils sont associés parce que l'autre, en fait il fait beaucoup de ça, même au PSG, il n'y a pas vraiment de 11 titulaires à 100%, au PSG, il n'y a pas, un milieu de terrain vraiment placé quoi au PSG. Après, il y a, un autre milieu de terrain qui me fait plaisir à voir quand il est en équipe de France, c'est euh, Fofana de, qui, est maintenant, qui, était de Monaco et qui a signé au Milan AC. Bon, il est pas incroyable, mais à chaque fois qu'il a le maillot bleu, je trouve qu'il se défonce et qu'il est plutôt correct. Mais bon, c'est pas c'est pas là-dessus qu'on va s'appuyer pour euh, pour créer. Je pense qu'on va vraiment, je pense que Deschamps il va vraiment naviguer à vue là dans les euh, dans les 6-8 mois quoi. Il aura il, va tenter de refaire un espèce de, de 11 fort, peut-être. Je sais pas. moi, je suis un peu, un peu inquiet. Je pense, dire, je pense que c'est peut-être le moment où justement, euh, euh, Deschamps n'a plus ses, têtes d'affiche entre guillemets, et je pense qu'il faut un renouveau total en fait, enfin total. Même euh, au niveau de justement du, coaching, tout ça, je pense qu'il faut, bah, faut peut-être un départ de Deschamps aussi finalement, parce que il s'appuyait beaucoup sur ces joueurs-là, sur sur Mbappé quand il était très, bon, bah, comme au PSG aussi. Hein. Forcément, ça paye beaucoup sur Mbappé parce que c'est un mec qui peut te changer euh, un match euh, d'un coup, euh, en, un coup de génie, en un coup d'éclair. Griezmann, bah, parce que c'était la valeur sûre. Et puis, puis Giroud aussi parce que ben bah, renard des surfaces, enfin, en tout cas sur la fin, il était tout le temps, il était tout le temps là quand il fallait etc., etc. Sur des Loris dans les buts, bon, il y a Maignan maintenant, mais voilà. Et maintenant, tous ces joueurs-là, ils partent ou alors ils sont moins bons, Mbappé. Donc, est-ce que c'est pas le moment d'un vrai renouveau Je sais pas. Je sais pas ce que tu as dire Rémi du coup. Euh, je disais, j'étais un peu inquiet des choix de. Bah, on l'a vu un peu sur les deux derniers matchs, euh, Soit des champs. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, euh, pour euh, le rassemblement d'octobre, il a préconvoqué Florent Thauvin. Alors Florent Thauvin, c'est vrai, il fait un début de saison intéressant, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs à prendre avant lui quand même. Attendez, il, veut prendre Thauvin Il a été pré, non, il a préconvoqué, mais avant de préconvoquer Florent Thauvin, il y a d'autres joueurs à préconvoquer, je pense quand même. Putain, le bad Oh, le bad, quoi. On appelle un mec qui est 11 e en, série. Après, euh, hein. c'est c'est euh, hein. donc euh, voilà c'est vraiment s'il y a une blessure il sera il sera peut-être pris euh, voilà mais il ce serait pas en tant que titulaire non plus mais bah en même temps je réfléchissais qu'est-ce qu'il y a d'autre de très en forme un peu en, ailier droit en, en Europe quoi trouvez-moi mieux que Tovin en ce moment. Hein. je parle, À, Monaco, il y a le petit Magnus Akliouche qui est pas mal, qui a fait des JO un, peu nuls, mais euh, mais qui est en Ligue 1, qui fait le qui fait le bazar et puis qui a, ils ont battu Barcelone là dernièrement Monaco. Peut-être Magnus Akliouche. Même si Après, on, sait, on sait que Deschamps, il compte beaucoup aussi sur l'ambiance dans le groupe et on sait que Tovin, même si ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu, c'est quand même un mec qui connaît euh, pas mal de joueurs qui sont encore là, euh, enfin, ah, bah, un peu moins peut-être qu'avant, mais, mais qui connaît encore quelques joueurs. Je veux dire, il connaît quand même Mbappé, il connaît, euh, bah, enfin plein d'autres, mais euh, mais euh, puis il connaît, il a déjà un peu d'expérience en équipe de France aussi. C'est pour ça qu'il privilégie aussi beaucoup ça. Après, voilà, je ne dis pas que il mérite 100 fois plus qu'à Cliouche, bien sûr, mais à Cliouche en même temps, il n'a pas non plus d'expérience. oui, mais bon, pour, en avoir, il faut bien faire un premier match, quoi. Je vais Tu vois, ah, je veux dire. Sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah après, mais, Rémi, vous, pensez quoi Enfin, tu penses quoi de, de, de, de l'avenir de Toi, c'est quoi ah mais je, je, enfin, trouve ça, euh, j'allais dire débile, enfin pas débile, mais c'est, on a d'autres mecs à prendre avant lui quoi. Bah, mais, mais citez-les moi. Bah, je j'ai pas, là, j'en ai pas, j'en ai pas en tête, mais bah, voilà. C'est bon, que c'est pas, c'est pas frappant. C'est sûr qu'il a gagné. Il, y a eu trois matchs. Ça, alors c'est le problème de faire des rassemblements si tôt dans la saison aussi, c'est qu'il y a eu trois matchs. Ouais, il a fait des matchs intéressants, mais il faut voir sur le long terme quoi. Ah mais, bah, mais on, on, fait de long terme. S'il fait on pas de long terme on parle du rassemblement d'octobre là avec le joueur en forme. Parce que là, Tovin, il n'est pas pris pour euh, jouer titulaire pendant les cinq prochaines années. non, non, sûr, pour, compléter au cas où déjà, au cas où s'il y a un blessé, et puis même s'il est pris, euh, il sera déjà sur le banc. Euh, donc à part peut-être voilà, il va jouer un peu s'il est là contre Israël, si ça, tourne bien, et j'espère. mais il n'est pas pris pour être le futur de l'équipe de France pendant cinq ans. Attention. Ah, pour le vestiaire, peut-être, ouais, si c'est pour le vestiaire pourquoi pas, mais. Euh... Bon, ça trouve, la, la Belgique, ils vont réussir à enfin nous gagner. Parce qu'on les, on les affronte, on affronte Israël et la Belgique. Bon, Israël, je pense qu'on va réussir à, les battre, mais. Euh, J'espère. Je serais limite, serais peut-être limite euh, soulagé pour eux qu'ils arrivent à nous gagner pendant un match pété. Bon, j'ai pas envie, moi. moi je préférerais <laughs> jouer. si, si on gagner, c'est bien aussi. <laughs> Euh, on, les aime bien, on les aime bien les amis belges, mais bon, j'ai pas envie de leur laisser des miettes non plus quand même. Ouais, ouais, mais là, Là, là, on va avoir dans Bradley, Barcola et Kylian Mbappé qui jouent tous les deux au même poste. On n'a plus de grande gigue comme Olivier Giroud pour mettre un, coup de casque quand il faut. Euh, on a un Ousmane Dembélé qui est, euh, qui est écarté. après Ousmane Dembélé était spécial quoi. Mais euh, ouais, et je pense qu'on va vraiment avoir une bah, new look non parce qu'il va s'appuyer sur des, jeunes qu'il a déjà appelés il y a pas longtemps quoi. Il ça va être du classico classique quoi. Il est un peu obligé. Même même Rabiot il va le rappeler. Ah oui, radio il sera, il sera là, je pense. Hein. Oui, bah, pas exceptionnel hier soir, on en parler tout à l'heure. Mais... Messieurs, on va devoir clôturer le sujet parce qu'il est, il se fait tard, 21h44, on a encore beaucoup de choses à faire. Euh, eh ben, je vous laisse, je vous embrasse. Merci Fernando, à bientôt. n'hésite pas à repasser à l'antenne, tu, tu voilà, numéro. Sans, hésiter, et merci Antoine Griezmann, je suis sûr qu'il nous écoute. Je, suis je suis persuadé. <laughs> ciao, ciao, merci, bonne soirée. Au revoir messieurs. Ciao, ciao. Voilà, bah écoutez, euh, bah, comme Fernando 3000, euh, n'hésitez pas à appeler un hein, le standard 02 38 434 800 si vous voulez réagir à toute l'actualité. Bah, nous, Hugo, on va continuer. Euh, ça a bougé encore hein, en Angleterre Ouais, du coup, j'ai pas voulu vous couper, on était trop, trop dans un débat intéressant. Mais ouais, il y a eu 3-0, donc un doublé débat Nilsson donc pour, pour Bournemouth. Alors qu'on s'approche de la mi-temps, là, dans, dans une petite minute, ça va être la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Très bien. Et puis, euh, bah, c'est la mi-temps, en euh, revanche, déjà en Angleterre, en Espagne. Non, en Italie et en Ligue 2. C'est la mi-temps, donc Ligue 2, 1-0 Guingamp face à Caen. Et mi-temps en Italie, 1-0 Parme face à Cagliari. Et donc, non, j'ai dit n'importe quoi, c'est euh, Cemenio qui a marqué là, c'est pas, c'est pas un doublé de autant pour moi. Ok, bon, et eh ben, très bien. Et puis Villarreal, euh, Blas c'est aussi bientôt la mi-temps, 0-0 euh, dans cette rencontre. Ben nous on va poursuivre avec notre euh, tour d'Europe, hein, euh, voilà, de ce qui s'est passé. on va essayer de faire un petit peu plus court parce qu'on a, euh, a pris beaucoup de temps. Il y a encore beaucoup de choses à faire après avec la Coupe d'Europe. On va commencer avec l'Allemagne. Du coup, l'Allemagne c'était la, la cinquième journée de Bundesliga. on, va on commence avec le le leader, le Bayern Munich. Bayern Munich donc qui eh bien, euh, a fait un match nul, un hein, partout face à, euh, au Bayern Leverkusen, voilà, qui revient bien. On en avait parlé un petit peu. Il avait fait un début de saison un petit peu plus compliqué. là, ça va mieux. Euh, bah, la preuve, hein, il y a eu ce match nul face au Bayern euh, et qu'il faut quand même réaliser, hein, puisque Bayern restait sur sur un gros début de saison avec quatre victoires en quatre matchs. Et, et donc là, match nul, un partout. Donc ça va bien mieux pour le Bayern ça va un peu mieux, même s'ils ont quand même beaucoup subi dans ce match-là. Hein. Euh, le Bayern aurait euh, plutôt mérité euh, de remporter ce match-là. Il y a quand même eu deux poteaux trouvés par euh, par Niabri justement donc dans ce match-là, mais et puis le Bayern a quand même eu beaucoup plus d'occasions que les Verkusen. Mais, mais c'est vrai que les Verkusen, ils, ont vraiment bien tenu la baraque. Hein. Franchement, ils avaient un bloc défensif extrêmement solide, ce qui fait que ça a vraiment bloqué la plupart des, des, tirs des tirs munichois. Euh, donc voilà, sûr que ouais, défensivement, ils ont su quand même cadrer euh, ce, cette équipe bavaroise. Euh, et puis ils ont évidemment euh, marqué un, un, un, très beau but euh, de la part d'Andrich à la 30e, ils sont d'ailleurs ouvert le score. très beau but extérieur de surface, voilà, qui a trompé Neuer, et puis excellent but aussi de Pavlovic, hein, 9 minutes après, une demi-volée, pareil, extérieur de surface, un peu excentré, qui finit en pleine lucarne, touché un peu par le gardien, mais voilà, on a eu deux, deux, deux golassos dans ce match-là. Euh, mais euh, mais voilà, c'est un, presque un nouveau un nouveau classico presque. en tout cas, c'était le top spiel euh, du week-end, le, gros match du week-end et il n'a pas été décevant. Il y a eu un partout, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, mais c'est sûr que c'était un match quand même serré, mais mais ouvert aussi. Donc c'est un bon résultat, on va dire pour le Verkusen. C'est sûr qu'ils repartent avec un point de ce match-là où ils auraient pu repartir avec zéro. Euh, et Bayern, euh, voilà, bon, c'est un bon résultat aussi, puisque c'est quand même le champion en titre euh, et qui a gardé la plupart de ses cadres. Donc, ça reste, je pense, un bon point quand même pour les deux équipes. Ouais, ouais, bah, pour, euh, pour euh, Leverkusen, c'est sûr que ça, ça permet de, d'enchaîner. Il y avait eu deux victoires consécutives, donc il reste bien placé. Euh, tout comme Francfort d'ailleurs, qui, euh, bah, qui a pas perdu, enfin qui a même tout gagné depuis la toute première journée où c'était une défaite. Bah, ils ont enchaîné quatre victoires. La dernière, c'était hier à, du côté de Kiel pour affronter Austin Kiel, donc victoire 4-2 pour Francfort, bah voilà, qui se positionne peut-être comme un candidat au titre, je sais pas, mais peut-être à l'Europe avec une nouvelle victoire là, 4-2. Ouais, ouais, c'est possible que ça revienne en, en Europe. Alors après, voilà, on va prendre les pincettes quand même. Ça être un début de saison, mais c'est vrai qu'ils ont plutôt euh, une bonne petite équipe avec euh, avec des joueurs qu'on connaît un peu dans, cette équipe-là. Je pense notamment à, à Eric Dina et Bimbe, hein, qui, venait du PSG, qui a 23 ans aujourd'hui, ou encore Arthur Théâtre, hein, qui était d'ailleurs euh, titulaire en latéral gauche, Théâtre qui était au Stade Rennais encore l'année dernière. Euh, donc voilà, pour l'instant, ça tourne bien, en tout cas pour, euh, pour Francfort, comme tu disais, qui font un, un gros début de saison, euh, malgré le, la petite faute de la première journée, mais mais pour l'instant, ça va. Après, là, c'est ouais, effectivement Holstein Kiel euh, qui a pris justement, la, qui a pris une balise hein, contre le contre le Bayern. J'ai même plus le score. C'était euh, 8, euh... 2 8... Non, non, 6-1, 6-1. 1 la semaine il y a 15 ouais. jours. Ouais, parce que non, le, le, le, le... en Ligue des Champions qu'ils ont mis combien 9-2 Ouais. le Bayern, ouais. C'est ça. Et Francfort, oui, euh, ils ont, ils ont, ils euh, ont, ils ont aussi la Ligue Europa à gérer, donc euh, ça fait, ça va faire beaucoup de, beaucoup de matchs. Ouais, c'est sûr. Donc, à, suivre, à suivre pour voir si ils vont continuer sur cette cadence-là ou pas. On a Leipzig aussi rapidement qui est battu à Augsbourg 4-0. Voilà, score logique hein, face à une équipe qui était mal classée. Et ça permet du coup à Leipzig de rester bah voilà, en, troisième position. Plutôt bien est toujours invaincu, ouais, hein, qui est la euh, l'une des dernières équipes avec le, Bayern d'ailleurs qui est invaincu, hein, puisque euh, puisque derrière tout, tout, le monde a perdu au moins un match. Euh, Donc euh, voilà, c'est euh, un beau résultat aussi pour Leipzig, qui qui jouera cette année aussi en en Ligue des en Ligue des Champions. Eux. Ils sont en Ligue des ah Champions. Voilà, donc euh, voilà, c'est c'est bien de euh, bien de rester euh, bien installé sur le podium. Et puis on a pour finir, on a le, le Dortmund, Dortmund Borussia Dortmund qui s'est imposé en début de journée vendredi 4 buts à 2 et là aussi ça permet de rester installé sur le top 5 voilà à proximité de tout le monde hein, c'est quand même assez serré hein. on a trois points qui séparent le premier du cinquième donc ça permet de rester installé ici et Dortmund bah là aussi hein, on, rappelle il y aura il y aura la, la, Ligue des Champions aussi cette, cette année. Donc, euh, on rappelle comme avec cette nouvelle formule, beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner jusqu'à jusqu'à la trêve et puis ensuite jusqu'à la au huitième. Donc voilà, ça, ça, ça tient quand même pour le Bayern, pour le pour Dortmund hein, qui euh, qui reste installé. Bah ouais, mais surtout que sur ce match-là, ils se sont fait peur parce qu'ils perdaient 2-0 hein, dès la 21e minute de jeu. Et puis, euh, puis ça a rebondi juste avant la mi-temps grâce à un but de Guirassi, qui marquera d'ailleurs un doublé à la 75e. Et puis, entre-temps, il y a eu un pénalty de Chan et puis un, quatrième but euh, un peu gag, un peu une boulette du gardien de Bochum euh, avec le but de Nmecha à 81e. Euh, donc ils ont su renverser la, tendance dans ce match-là à domicile. Mais c'est vrai que c'était très mal parti au, début de match où Bochum, franchement, pendant 30, bonnes minutes, euh, a vraiment maîtrisé le, le, Borussia Dortmund. Ils auraient même pu marquer un 3-0, hein, à la 32e. Euh, donc on n'est pas passé loin, pas passé loin de la correctionnelle pour Dortmund, mais au final ils ont su rebondir. Euh, euh voilà, en, fin de première mi-temps et puis après euh, voilà ils ont pu s'installer progressivement euh, en, en, seconde période. Mais c'est vrai qu'ils revenaient de loin dans ce match-là, mais du coup c'est sûr qu'ils sont qu'à un point du podium, à, trois points du Bayern premier, donc voilà bien sûr encore euh, largement dans la course. Ils sont, toujours là, bien sûr. Euh, le classement, donc euh, après cette cinquième journée, on a donc le Bayern leader 13 points, Francfort est deuxième avec 12 points, Leipzig 11 points, quatrième Leverkusen 10 points, même nombre de points pour Dortmund cinquième, et puis en bas on retrouve Offenheim, Borum et Kiel. Voilà les, remontées, et puis on a 5 Paoli qui est pas très loin, 14e. Voilà, pour l'instant les, les équipes promues qui ont un peu de mal. Euh, un coup d'œil sur la prochaine journée, bah évidemment, il est tout euh, tout donné ce match euh, de la de la sixième journée, c'est Francfort Bayern, bien sûr, dimanche à 17h30 entre le dauphin et le leader de ce classement. Donc intéressant à suivre, ce sera donc dimanche à 17h30, sachant que il y aura une journée de championnat de Coupe d'Europe cette semaine, donc ça va faire beaucoup. Ouais, ouais, ça va faire beaucoup pour les deux équipes, donc à voir comment les deux équipes vont dans quelle forme vont arriver en tout cas les, les deux formations. Donc euh, ça peut être intéressant. Ils on, juste cocher, alors c'est pas une affiche, mais euh, Leverkusen contre Holstein Kiel justement. Il peut y avoir du but. Ouais, ça peut encore marquer. Ouais. Je vérifie juste. Le Bayern jouera face à Austin Villa, donc voilà, c'est pas pour eux le plus gros match de la de, leurs huit matchs. Donc euh, ça, voilà, ils vont peut-être pas dépenser beaucoup d'énergie dans, dans ce match. Et puis euh, Francfort. Bah, et puis limite, euh, peut-être faire tourner un peu euh, en Ligue des Champions finalement. C'est ça. Et Francfort jouera Besiktas. Voilà. Donc à l'extérieur, ça va pas être simple. Euh, du côté de la, Turquie. Euh, on enchaîne avec la Serie A, donc l'Italie. Je vous rappelle qu'on a un match en direct. D'ailleurs, bah, la Serie A que vous pouvez pas suivre pour l'instant à la télé puisque le championnat italien n'est toujours pas en tout cas, les droits n'ont pas été redistribués, donc euh, pour l'instant, il... bah, même nous, euh, au final, on a un peu de mal. Hein, du coup. C'est ça, ouais. Euh, compliqué de suivre. Donc Cagliari est 1-0. Ça a repris donc du côté de Parme. Mais c'est vrai que pour l'instant, Bin, c'est sur le point d'être finalisé. Hein. Normalement, Bin soir va retrouver les droits. Mais pour l'instant, bah, le début de championnat n'est pas diffusé. Hein. en tout cas, de manière légale, on va dire. la Serie A donc avec la Sixième journée également, ça démarre assez fort du côté du Milan, euh, assez euh, vendredi euh, pour démarrer la journée 3-0 voilà, face à Lecce. Il n'y a pas eu de, de détails hein, pour pour Milan, euh, qui a terminé à 10 mais qui, avait déjà fait son avance. Donc ça enchaîne, ça enchaîne pour Milan et qui est deuxième provisoirement du coup de ce classement. C'est ça, ouais, ils ont fait un match sérieux, ils ont tout fait en première mi-temps comme tu l'as dit, 3-0 à la à la pause, puis ils ont géré vraiment cet avantage tranquillement en seconde période contre Lecce. Euh, petit point noir, bien sûr, comme tu l'as dit, ce carton rouge de Barthezaghi à la 80e. Euh, mais, euh, mais voilà, ça reste un match très, très, très bien géré de la part des Milanais. Euh, qu'on qui fait 5 minutes hein, sur le terrain d'ailleurs, parce qu'il était rentré à la 75e. Il pas assez longtemps. Et, pas assez longtemps, il a, fait un, un, gros tacle mal maîtrisé à la 80e, donc carton rouge logique. Euh, à noter aussi quand même euh, plusieurs parades hein, de, de, Mike Maignan aussi quand même qui a pu sauver un peu les siens parfois. Et euh, voilà pour dire qu'il est en forme aussi notre notre Mike national. Ouais ouais c'est cool ouais c'est bien euh, il est bien présent donc euh, ça ça euh, c'est sympa pour l'équipe de France on, sent qu'il va être bien bien présent. donc 3 2 1 non 3-0 et 3-2 c'est l'autre match de, de l'autre équipe du Milan c'est l'Inter euh, c'était un match animé, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu des buts et euh, l'Inter qui se relance parce qu'il y avait eu quand même deux mauvais résultats. Hein, euh, on rappelle, oui, il y avait eu un nul et une, défaite, donc c'était important de s'imposer et surtout de ne pas décrocher hein, par les, adversaires devant Naples, on pense à Naples, Juve, Milan. Ça reste accroché et c'était un, un, match avec pas mal de, de suspense. C'est ça, même s'ils ont plutôt géré ce match quand même, hein, même si il y a eu 3-2 à la fin. Euh, mais au moins, c'est un match euh, sérieux aussi qui leur a permis euh, bah, de doubler justement Udinese au classement. Euh, Udinese qui était encore il y a quelques jours, quelques ah, une semaine, une semaine et demie, était encore deuxième de Serie A. Là, ils ont ils ont enchaîné deux revers consécutifs. L'équipe de, de justement. Et, donc ouais, Udinese qui redescend à la huitième place. Alors voilà, entre le huitième et le troisième, il n'y a qu'un point de différence. Donc donc voilà, c'est encore très serré en six journées pour l'instant en cette Serie A. Euh, mais c'est sûr pour l'Inter, c'est euh, voilà, c'est ça souffle, on peut souffler un peu et, et donner de l'air. Voilà, ils sont euh, au même nombre de points que, que le rival milanais à la troisième place avec 11 points. Euh, puis ils sont à deux points de la première place euh, occupée par le, par le Napoli. Donc voilà, c'est encore très très serré là pour l'instant cette Serie A. Donc ce, ce, début de saison est assez passionnant à suivre quand même en, en, en Italie quoi. Ouais, ouais, il se passe des choses. Euh, la Juve aussi qui va mieux, euh, qui avait enchaîné trois matchs nuls, hein, ce qui avançait pas, mais malgré tout ça, ils sont quand même... 3, matchs nuls, 3-0-0. Et en plus, sans marquer, ouais. Euh, et malgré tout ça, ils, ils sont ils sont encore dans le coup, hein, plus que jamais. Et en plus, avec cette victoire face au Gina 3-0, bah, ça les replace complètement euh, avec, avec les autres, quoi. C'est ça. C'est ça exactement. Et alors, tu le disais, ils ont... Ils ont euh, hop euh, ils n'avaient pas marqué pendant trois matchs, bien sûr, avec 3-0-0, mais surtout là, en six matchs, ils ont toujours pas pris un seul but. Hein. C'est, euh, je crois que c'est historique, c'est du jamais vu. En euh, ouais, c'est la, bah, meilleure, défense, c'est sans, sans encaisser un but, c'est, c'est, très rare. Ouais. Ah ouais, donc, donc voilà, c'est historique pour eux en Serie A. 0, 0 but pris, et puis donc ouais, voilà, pour l'instant, la Juve se passe donc à la deuxième place, et c'est la seule équipe invaincue en Serie A avec, avec Empoli. Hein, qui est sixième, euh, Empoli, euh, qui a quatre matchs nuls à son actif avec deux victoires. Euh, mais voilà, c'est les deux seules équipes encore qui sont invaincues. Et voilà, Juve qui de Thiago Mota, hein, Thiago Motta qui fait du bon boulot. pour l'instant avec la Juve, ils sont très costauds, comme on l'a dit, défensivement, même s'il y a eu ces voilà ces trois 0-0 consécutifs, mais la Juve c'est costaud. à suivre vraiment ce que ça va donner. J'ai voilà, on s'en plaignait l'année dernière. Thiago Mota n'était pas là, mais on s'en plaignait l'année dernière le, le manque d'enchaînement de la part de la Juve. Donc J'aimerais bien voir euh, ce que ça va donner là au fil, de, au fil des semaines, si vont réussir à trouver une vraie cadence et, euh, et enchaîner un petit peu les, les, victoires en championnat. Quoi. Sachant qu'il y a la Ligue des Champions aussi euh, pour eux en, semaine. Hein. Et là, ils jouent contre Leipzig justement cette semaine. Donc, donc voilà, voir s'ils vont suivre, réussir à suivre la cadence de ce calendrier toujours plus fourni, mais j'espère les voir plus constants en tout cas en championnat. Bah, on verra donc dès la prochaine journée pour la Juve. Ce sera euh, donc euh, cette semaine, euh, ce sera face à Cagliari donc ce, ce, week-end pour tenter d'enchaîner hein, Cagliari qui est dernier donc ce sera peut-être le meilleur adversaire pour enchaîner. Euh, et un dernier résultat, c'est le Napoli aussi bah, qui continue euh, d'être leader avec cette victoire 2-0. Euh, alors face à Monza, hein, il faut rester mesuré puisque Monza est, est avant-dernier avec seulement 3 points. Mais voilà, le, en tout cas, le job est fait, euh, de 0 et ça leur permet de rester euh, en tête, cette victoire. Enfin, de prendre ah la tête, De prendre la tête. Ouais, pour la tête euh, du, du championnat, deux, deux tirs cadrés de buts ça a été simple. Ça peut être un grand match, voilà, ils ont fait euh, 11 tirs de tirs cadrés comme je l'ai dit, voilà, ça n'a pas été non plus un grand match, mais ils ont fait le boulot, ils ont tenu la baraque aussi. Ils n'ont pas été très inquiétés par cette équipe de Monza, donc voilà, trois points logiques, voilà, pas en grande pompe, mais euh, trois points logiques. Mais ouais, ça leur permet de, de prendre euh, les rênes euh, de cette série A. Donc, donc c'est très bien pour eux pour l'instant pour ce, début de saison. Donc Napoli est leader avec 13 points, là Juve 12 points, le Milan AC 11 points, tout comme l'Inter quatrième. On a le Torino ensuite. la qui va un petit peu mieux, voilà, qui remonte à la septième place. C'est mieux aussi pour l'Aroma aussi. On, on avait dit qu'il avait très mal démarré. Il n'y avait pas eu de victoire depuis sur les trois derniers matchs. il y a eu deux victoires consécutives. Voilà, ils sont 9 avec 9 points, donc ça, ça va mieux aussi pour la Roma. Euh, et puis en bas, donc on retrouve Venise, Monza, Cagliari pour l'instant Donc, en, euh, queue de peloton. Euh, la prochaine journée, un coup d'œil sur ce qui va nous attendre. on a moi, je cocherais bien Inter Milan Torino, qui est pas mal. qui hein. Torino qui, est, qui, a fait un début de saison intéressant, même si là, il y a eu une défaite. Et euh, malgré tout, ils sont égalité avec l'Inter, donc c'est un match qui va être intéressant, je pense, à suivre. Ouais, Inter Torino, euh, on peut même cocher Lazio, euh, Empoli, du coup, hein, qui sont respectivement 6e et 7e avec 10 points les deux. Donc ça, voilà, le malheur au vaincu, entre guillemets, et bonheur au, au gagnant, du coup, au vainqueur. Euh, qui, va va payer des places. Donc euh, ouais, il y a deux petites affiches qui peuvent être pas mal. Sur le papier, c'est pas exceptionnel, mais euh, dans, dans la forme actuelle, ouais, ça peut être des, bons petits matchs à suivre. Donc bah à suivre donc. Ou même même un Fiorentina c'est Milan du coup. oui, je, l'avais. Oui, tout à fait. même si la Fio, est vraiment ralentie dans ce début de saison, mais mais pourquoi pas. Et eh bah ben, à suivre donc ce week-end pour la septième journée. Euh, de Serie A. En, alors les directs avant de repasser à l'Espagne, euh, c'est reparti euh, en égalisation de, de Caen, hein, du côté de Guingamp, un partout. Euh, égalisation de Mendy à la 51e, donc voilà, ça revient à hauteur pour Caen, un partout dans cette rencontre de Ligue 2. et puis sinon, ça n'a <coughs> si, puis Villarreal aussi qui a ouvert le score juste avant la pause sur sa pelouse face à la C'est Nicolas Pépé qui a marqué pour euh, ah euh, donc euh, pour Villarreal, donc qui permet à, Villarreal de mener 1-0 donc à la pause face à, à Las Palmas. L'Espagne maintenant et la Liga, c'était déjà la huitième journée en Espagne. On, avance vite en Espagne, on est déjà la huitième journée avec évidemment on va parler de ce Atlético Real dans un instant. Avant cela, la défaite surprise de du surprise ou pas d'ailleurs du Barça face à Osasuna 4-2. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Barça bah, ils se sont fait un petit peu terrasser. Hein, a vraiment a été euh, très très très très bon. Euh, franchement, offensivement, ils ont ils ont fait, euh, ils étaient vraiment cruciaux dans leur dans leur finition. Et puis Barça a été très fragile défensivement. Koundé parfois a été bien présent sur son côté droit, mais il s'est parfois aussi fait fait complètement prendre. par par Saragoza notamment non voilà il y a eu vraiment une gros match de Sasuna et le Barça s'est réveillé beaucoup trop tard euh, en fin de match, ils ont vraiment eu pas mal d'occasions. Il y a eu d'ailleurs un, très beau golasso aussi de, de Yamal. en fin de match, oui. En fin de match, euh, mais, euh, mais voilà, globalement, Osasuna fait vraiment un, un, gros match, une surperformance en vrai, hein, comme ça, ça arrive partout voilà, dans, chaque championnat. Et là, c'est une surperformance. Ils ont vraiment fait un gros match. Et, voilà, on a pu... Alors je disais un truc, non. Et voilà, on a, on a pu voir un Barça, les luttes d'un Barça comme ça, même si voilà, on voit que avec des, individualités comme Yamal, tout ça, euh, c'est, ça peut permettre de remettre dans un match, mais, euh, ils se sont réveillés beaucoup trop tard le Barça, voilà, en tout fin de match. Euh, mais donc aura vraiment tué le match assez assez tôt finalement. Et c'est vrai que Barça n'était pas loin de, faire le record, 8, victoires d'affilée, 7 d'affilée. il n'y aura pas eu cette huitième. donc pour le Barça, ben, on, en parlera. Il n'y a pas eu de derrière, ça n'a pas profité euh, euh, pour euh, ni l'Atletico ni le Real qui ont été qui sont quittés par un score nul et de partout. match qui a été très tendu, hein, ah, puisqu'il a été arrêté un, long moment quand même. Ouais, avec les débordements en, tribune, en tout cas des, projectiles lancés sur, sur Thibaut Courtois, notamment des briquets. forcément, c'est des images qu'on voit souvent malheureusement dans, le foot moderne et depuis plusieurs années. Euh, on n'en voyait pas forcément tant que ça en Espagne, en tout cas pas comme ça. Euh, on, a, on a déjà vu récemment, récemment ces dernières années, ces dernières saisons, euh, euh, voilà, avoir du racisme quand même dans les tribunes. Euh, on se souvient de plusieurs scènes euh, avec, avec Vinicius, qui était souvent visé par des cris de singes notamment. Et voilà, en fait, on, c'est des choses que ouais, on voyait pas vraiment en Espagne avant. Euh, c'est, c'est, ce genre de jet de projectiles c'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on voyait beaucoup, notamment, euh, en tout cas encore il y a quelques années, en, même encore aujourd'hui, mais en France, euh, un peu moins, mais en France, voilà, dans des matchs chauds, euh, euh, des, des Marseille-Lyon, des, même des Marseille-Nice, où j'ai des, enfin, des Nice-Marseille, je des souvenirs un peu comme ça, avec avec, avec Payet, même à Lyon. Voilà, mais c'est vrai qu'en Espagne, c'est assez rare de voir ça, et, et c'est vrai que c'est assez attristant, mais c'est voilà, avec c'est notamment ces histoire de racisme, comme je le disais, contre Vinicius, c'est des trucs qu'on voit de plus en plus en Espagne. Donc je sais pas comment où va le football espagnol et tout ça là-dessus, mais euh, c'est assez inquiétant et je, ça n'a pas l'air de d'aller de, dans le bon sens en tout cas. Donc je, cette situation-là, ça peut faire peur pour la suite et ça peut être amené à, à se reproduire. Mais euh, voilà, en tout cas dans le match, sinon ça a été un derby euh, madrilène un petit peu euh, même décevant en vrai. le match a mis du temps à se décanter, une bonne grosseur avant déjà l'ouverture du score de Militao euh, sur, un, sur un corner et une reprise de, volée. Euh, voilà, c'est un petit peu décanté. Après, bah, après ce but-là, c'est un peu là où il y a eu euh, du coup l'arrêt euh, temporaire du match. Ça a repris, il y a eu un, voilà, ça, a un peu plus joué forcément. Et puis il y a eu ce voilà, c'est comme ce scénario-là avec carton rouge pour Llorente pour la donc à la 90e, et puis toute fin de match à la 90 plus 5, l'égalisation le, l'égalisation d'André Correa. Euh, donc voilà, c'est un partout euh, un petit peu décevant, euh, autant sportivement sur le terrain et donc que extra sportivement, on va dire dans les tribunes quoi. Mais voilà, c'est c'est un peu un match à oublier quand même, j'ai envie de dire quoi. C'est c'est pas forcément un point qui arrange qui arrange aucune équipe quoi. Donc ah, ça arrange le Barça forcément qui avait perdu et sûr qui, qui, les voit pas avancer. Et euh, oui, c'est sûr que pour les deux, ça n'a pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh... Mais, ça reste les deux, les deux seules équipes espagnoles euh, du championnat euh, invaincues. Du Exactement, c'est ça, tout à fait. Eh bien, donc le classement euh, avec le Barça est en tête avec 21 points, dans le Real avec 18 points, ah, qui a manqué une belle occasion de revenir, l'Atlético 16 points, et puis ça profite aussi à Bilbao et Mallorca qui reviennent à 14 points du coup comme Villarreal, euh, Sazuna aussi, ces équipes qui raccrochent un petit peu le podium. Et puis en bas, euh, Valence, Valladolid, Las Palmas sont pour le moment les équipes en, euh, donc en, zone rouge. Euh, on termine avec la première ligue à 20 h 22h06 déjà. Première ligue, la sixième journée. un premier résultat, c'est le match nul de City. qui enchaîne deux matchs nuls d'affilée, hein, c'est assez rare d'ailleurs. Cette, cette fois, c'était face à Newcastle, un partout donc. Euh, qui avait ouvert le score, le City, qui était rejoint. Et euh, bah, ça fait quand même. Est-ce que c'est inquiétant Je sais pas, mais ça fait deux matchs sans victoire. Pour c'est inquiétant, mais euh, ouais, effectivement, tu le dis, deux matchs sans victoire. c'est vrai que c'est assez rare avec City. donc, donc un coup de moins bien. C'était un match quand même plutôt ouvert finalement, mais City qui n'a jamais été vraiment extrêmement dangereux en attaque non plus. Newcastle aura bien résisté aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça donne ce match nul là. Effectivement, il y a un petit coup de point bien, un petit coup d'arrêt euh, euh chez les Citizens. Euh, voilà, euh, je sais pas, je sais pas vraiment, ça, ça, peut être dû à quoi, mais, mais, en tout cas, ça fait des affaires de d'Arsenal ou de Liverpool quand même, même si City est au même niveau de points qu'Arsenal et à un seul point de Liverpool qui est juste devant, qui est, qui est leader. Mais voir ce City au ralenti, ça, ça, ça fait fait plaisir euh, aux, adversaires et même à Chelsea. Hein, du coup, on va en parler juste après, mais Chelsea qui, qui fait un bon début de saison pour l'instant. Euh, tout à fait, Chelsea qui a enchaîné euh, bah, une victoire 4-2. c'est une troisième victoire consécutive. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé pour Chelsea. Hein. Et c'était le Festival Palmer. Cole Palmer qui a enchaîné bah, les 4 buts, hein, simplement. 4 bah, buts en première période. C'est historique. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la première ligue. En 20 minutes, en fait, euh, hein, quand on regarde bien les buts. Euh. Oui, en plus, en, 20 minutes, ouais. Euh, 21e, 28e, 31e, 41e. toutes les, euh. presque tout, ouais, c'est fou, ouais. Bah ouais, on va dire. dire toutes les 5 minutes, non, mais. Pas très loin. Pas très loin finalement, mais. Mais ouais, donc un, bah, tout s'est fait en première période. les, les six buts ont été marqués en première période de toute manière. Donc, <laughs> donc voilà, match était, était déjà plié, mais ouais, c'est vrai, Chelsea qui enchaîne, c'est ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, et surtout que même, euh, même là, en début de saison, ça, on n'était pas forcément serein euh, parce que euh, Chelsea a toujours un effectif gigantesque et, il y a toujours un, surpeuplement dans, dans, cet effectif-là. Et pas forcément tout le temps que des joueurs de qualité à chaque poste, en tout cas pas une profondeur de banc non plus magistrale. mais mais pour l'instant Chelsea ça marche plutôt bien là dernièrement. donc ça fait qu'ils sont quatrième, hein, donc ils sont ils sont qu'à deux points de, de Liverpool premier, donc attention, voir ce que ça peut donner euh, pour le, les, les, prochaines journées, surtout que Chelsea on euh, bah, n'a pas de Coupe d'Europe à jouer quoi. Exactement, ils vont être euh, bah ils vont être de ce côté-là tranquilles et pouvoir enchaîner euh, si si ils ont la Ligue Europa Conférence Chelsea. Ils ont la Conférence League. Ah, ah oui, ils sont en conférence, ouais, je ne suis pas à la conférence <laughs> mais, c'est sûr, que, sûr que par rapport à un Liverpool, à un City, ça va pas être la même dépense d'énergie face à, à ces adversaires-là. Et puis d'ailleurs, euh, on connaît aussi euh, l'importance particulière euh, pour des, clubs anglais pour la première ligue. Je pense que par rapport à la Conférence League, je, pense qu'ils vont privilégier s'ils peuvent les bons résultats en première ligue qu'en conférence, qu'en C4. Bien sûr, bien sûr, oui, non, c'est sûr que Conférence League, c'est pas, je pense, leur objectif premier, hein. ça c'est clair c'est pas là-dessus qu'ils vont dépenser. Euh, mais voilà, c'est sûr qu'ils des adversaires, bah voilà, par exemple il y a la Gantoise cette semaine. Bah c'est pas pareil que Chelsea, que City qui va jouer. Euh, je, là j'ai pas sous les yeux, mais qui va jouer un adversaire qui est bien autre calibre. Après il y a Panathinaikos. Enfin, FC Noah, on connaît même pas Nick Noah qui, qui, joue au foot maintenant, je savais même pas. Tu vois, <laughs> c'est des trucs bah, comme ça. si City, ça va cette semaine, ils vont jouer contre le Slovan Bratislava. Oui, ça va, ça va. Mais Chelsea, c'est tout... ça va, ça va, bien. C'est tout... <laughs> Chelsea, c'est toutes les semaines que c'est des, clubs comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Quasiment. donc, c'est sûr que ça va pas être. Euh, FC Nova, c'est l'Arménie, voilà, pour ceux qui se posaient la question. Euh. Non, personne se posait la question. Non, <laughs> non, mais moi, en tout cas, moi, je me la suis posée. Euh, mais voilà, Chelsea. juste, il y a eu but pour Southampton ah. qui réduit l'écart, hein, 3 buts 1 euh, grâce à un but d'Arwood Bellis à la 51e minute. Donc ça fait 3-1 euh, pour Bournemouth encore dans, dans ce match-là. Il reste euh, bah, encore 40 bonnes minutes. Et ça a bougé aussi ailleurs, en Espagne où Villarreal a été rejoint euh, au tout début de la seconde période, donc un partout entre Villarreal et Las Palmas. But de Silva et également ça a bougé en Italie où Parme a égalisé aussi euh, il y a quelques minutes, quelques secondes même, euh, par l'intermédiaire de Mann. Ça fait un partout donc face à Cagliari euh, dans cette rencontre. donc voilà, Chelsea pour ce qu'on a peut en dire en tout cas qui va mieux que la saison passée. Et enfin, un résultat de Liverpool qui a été battre Wolverhampton 2-1. donc, bah, belle victoire intéressante. Ça n'a pas forcément toujours été très très simple, puisque face à Lanterne rouge, mais ils ont été quand même costauds derrière euh, pour s'imposer. Ouais, c'est vrai, ils ont été costauds. Euh, ça n'a pas été euh, gigantesque offensivement, mais ils ont fait le taf avec Salah qui a marqué sur penalty, un but de Konaté, ouais. Juste avant la mi-temps dans le temps additionnel, ils ont ils ont pas maîtrisé les, les Wolves, voilà donc donc donc voilà c'était quand même un peu serré cette rencontre, d'où le score de 2 buts à 1. mais Liverpool a fait le taf et puis ils, enchaînent du coup euh, un cinquième succès donc euh, en, six journées euh, et ça fait qu'ils prennent donc comme on le dit tout à l'heure le, leadership de cette première ligue. donc pour l'instant c'est très bien pour Liverpool. On avait des questions forcément au début de saison sur quelle devenir l'équipe avec le départ de, Klopp. Pour l'instant c'est un, beau football qu'ils produisent avec avec Slot. Et, pour l'instant ça paye, hein, même s'ils ont une défaite au compteur, ça, paye pour l'instant cette, cette nouvelle façon de jouer. Un tout dernier résultat, c'est la victoire de Tottenham à United, donc 3-0. Euh, c'est assez lourde défaite pour United là qui enchaîne encore une nouvelle défaite, hein, ça fait beaucoup. Euh, et Tottenham qui. Voilà, il n'y a, pas eu de match là. Hein. Franchement, Tottenham a marché sur United et puis il y a eu ce carton rouge de un peu bête de Bruno Fernandez à la 42e qui en plus euh, voilà. N'a pas aidé, ouais un peu plus attiré dans le gouffre les, Red Devils, mais mais ouais, franchement Tottenham là surdominé ce match et United euh, bah, n'a eu aucune chance, hein, tout simplement. Ouais, ça, ça les enfoncés un petit peu plus euh, dans la crise avec deux victoires. Euh, et encore, il y en a une qui était qui était compliquée face à Fulham. Il y a eu deux victoires jusque-là en, championnat et bon, il y a la Coupe d'Europe en plus à jouer. Ça, ça va être peut-être une saison compliquée encore pour pour United, qui du coup est 11e, 12e pour le moment. Euh, donc Liverpool est leader à 15 points, City 14 points, Arsenal également, Chelsea et Aston Villa sont à 13 points. On n'a pas euh, parlé d'Arsenal. On n'a pas parlé d'Arsenal, tout à fait. Eh ben euh, bah oui, bah oui. Il y, a, il y, a, quand même eu un gros match bah oui, oui, on a parlé de Chelsea directement, mais il y avait Arsenal, bien sûr, qui jouait juste avant. Et ouais, gros gros match. effectivement, il y a eu beaucoup de buts dans le traditionnel pour Arsenal et ça a été, ça a été primordial pour eux, ce traditionnel. Ouais, ils ont fait une grosse grosse première période où ils menaient donc 2-0 à la mi-temps grâce au début de Martinelli et de, Trossard. Et puis euh, seconde période, Leicester a passé euh, la troisième et puis euh, eh ben, ils ont ils ont euh, d'abord réduit l'écart par Justin à la 46e et doublé de Justin à la à la 63e, ça fait deux partout et après le match c'est donc beaucoup plus équilibré. Arsenal a eu d'autres opportunités, mais il a fallu attendre effectivement comme tu l'as dit le temps additionnel cette fois-ci avec un, un, CSC de, de NDD côté Leicester, donc ça fait 3-2 pour Arsenal à la 90 plus 4 et puis un, but de Calabert pour euh, sceller euh, totalement cette, euh, cette victoire à la 90 plus 8, un, but un peu heureux. Euh, donc voilà, c'était un gros match à suivre entre Arsenal et Leicester où il y a eu plein de rebondissements et voilà, ça a été une belle confrontation pour pour Arsenal avant le choc contre le PSG en Ligue des Champions. Oui, ça rassure. Voilà, donc ça rassure pour Arsenal, même si on voit que du coup il y a quand même aussi des défauts à aller à aller chercher pour le PSG bien sûr, mais ce qui fait peur aussi, bah, c'est ces quatre buts marqués, c'est ces joueurs en forme, Martinelli, Trossard, Avers, euh, c'est cette force de caractère aussi d'Arsenal d'aller rebondir, d'aller chercher cette victoire en, toute fin de match. Donc voilà, euh, Arsenal, de toute façon, euh, pour moi et pour beaucoup, même les, pour les bookmakers notamment, c'est ils sont grandissimes favoris de ce choc contre le PSG. On va en parler juste après, sans on va parler de la Coupe d'Europe, mais, mais voilà, Arsenal qui, qui ramène trois bons points et effectivement pour aborder ce match contre le PSG, c'est plutôt excellent. Et euh, je, je juste que Guingamp repasse devant dans cette rencontre de Ligue 2 face à Caen 2-1. But de Picard, euh, 67 ème ah oui. Hugo Picard. Je pensais, a qu'il repassait devant Arsenal au classement, les <laughs> Non, c'est une Super ligue C'est ça. Super ligue avec Guingamp Arsenal. <laughs> Incroyable. Euh, 2-1 pour euh, Guingamp, donc face à Caen. Il reste un peu plus de 20 minutes. Et pour le reste, ça n'a pas bougé pour l'instant. Euh, on l'a dit donc euh, donc Arsenal donc est, de, est de troisième égalité avec City avec 14 points. Chelsea, Aston Villa sont derrière avec 13 points. On a Tottenham 8 On l'a dit United seulement 12 En bas euh, Crystal Palace, Southampton et Wolverhampton c'est compliqué à un point pour l'instant. Southampton qui est en train de jouer mais qui pour l'instant est mené. un coup d'œil sur ce qui arrive cette semaine, enfin ce week-end. Il n'y a pas de grosse confrontation entre gros leaders mais euh, moi, je aurais bien que je peut-être City fulham Fulham qui fait un début de saison intéressant aussi, qui a, 11 points, qui est sixième. ouais, <clears throat> City Fulham. Euh, ouais, pourquoi pas, ça peut être un match intéressant, surtout euh, avec City qui a du mal à enchaîner en championnat. Et puis, bah, même si c'est Bratislava, il y a quand même ce match Ligue des champions là en pleine semaine. bon, même si United est toujours dans, dans la crise et que Tenard est et, euh, peut-être à quelques matchs euh, d'un licenciement, mais peut-être Aston Villa United, du coup Aston Villa qui, qui continue à faire euh, enfin, de très bonnes performances en Première Ligue comme euh, dans la lignée de l'année dernière, qui sont cinquième. Et bon, par contre Aston Villa joue aussi en Ligue des Champions cette semaine, donc voilà. Mais c'est peut être un petit match à cocher aussi dimanche, ouais, un petit Villa United. Et eh bah ben, ça, ce sera dimanche, du coup, ouais. Et euh, City Fulham, ce sera de, samedi à 16h. Euh, un, mot puisqu'il y avait également de la Coupe de la Ligue cette semaine, enfin la semaine dernière en, Angleterre, qualification de Chelsea qui a eu quand même à s'imposer face à une équipe de club de P4 5-0. City aussi s'est qualifié en battant Watford, euh, équipe de, de D2, e, ouais c'est ça, 2-1. Euh, donc qualification aussi de City, de Leicester, d'Aston Villa, d'Arsenal qui a atomisé Bolton 5-1. C'est un la de Première Ligue il y a quelques années, donc 5-1. Et Liverpool aussi, vainqueur 5-1 d'As West Ham qui va se qualifier pour la suite euh, et il restera encore un match demain Newcastle qui euh, reçoit Wimbledon c'est pas du tennis c'est bien du foot club de D4 anglais et le vainqueur eh bien tout simplement affrontera Chelsea qui s'était qualifié donc on l'a dit 5-0 euh, et un peu et la semaine passée il y avait déjà des matchs comme notamment United qui s'est qualifié Tottenham également euh, voilà, la plupart des clubs de D1 sont qualifiés quasiment tous, avec quelques surprises malgré tout. Et donc le quatrième tour sera le 30 octobre, euh, donc dans un petit mois dans un mois pile. Euh, on aura City Leicester, notamment en confrontation. et puis bah, Chelsea attend son adversaire, Wimbledon ou Newcastle. et on aura Tottenham City, tiens, ouais, qui sera aussi intéressant à suivre. voilà, donc ce sera dans un mois, ce match, ces matchs-là. Euh, voilà pour notre tour d'Europe. Alors 22h19, on est vraiment clairement à la bourre. On va accélérer un petit peu euh, euh, pour finir avec donc la France et en finir avec l'agenda et on évoquera donc les matchs de la semaine en Ligue des Champions. On évoquera, on présentera un peu ces matchs. tiens, juste un mot avant d'attaquer la France. Et je sais pas si tu as vu, on a on a une une sanction pour Emilio Martinez qui a été suspendu euh, de deux matchs. Je sais pas si tu as vu par la FIFA. Ouais, j'ai vu ça pour euh, bah, sa célébration avec la Copa América et puis euh, pour je sais plus quoi aussi. C'était quoi l'autre euh... pour ça, oui. Qu'est-ce qu'il a fait il, y avait, une autre raison, je crois, mais je sais plus c'est quoi exactement. Ah bah moi, j'ai... Je recherche. il y avait, deux raisons. Mais la, principale, c'était ouais la célébration avec la Copa América. ah oui, puis la gifle à la caméra aussi, oui. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc il a que peu de match. Pour, ceux qui n'ont pas vu sa célébration avec euh, la Coupe América, c'est la même qu'il avait faite euh, à la finale de la Coupe du Monde avec, son trophée de meilleur euh, de meilleur gardien. Voilà, voilà. On va pas en dire plus. Donc il, il manquera les rencontres. Bah, il manquera les rencontres de qualification mondiale pour le, face au Venezuela et à la Bolivie. <coughs> voilà. Euh, pour cette info. Autre info très rapide, la, la blessure d'État Mbappé avec, le, avec Lille qui va manquer du coup la rencontre face à, Real et à son frère qui avait euh, pu, en tout cas qui avait été pris dans le groupe pour affronter son frère, bah, quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui est blessé, donc euh, il sera pas là. Euh, Mbappé qui a quand même fait le forcing, hein, c'est pas vraiment le Real oui, euh, oui, de bon cœur. Mais du coup, pour rien, puisque son frère sera pas là au final. Bah, bah, effectivement du coup, mais euh, bon, j'espère quand même qu'ils voulaient aussi retrouver les, les pousses françaises. aussi. J'espère, oui, oui, j'imaginais. Euh, et un dernier, une dernière info aussi, euh, qualification pour l'équipe de France de futsal pour les demi-finales de la, du mondial qui a lieu en ce moment au Kazakhstan. C'était aujourd'hui les quarts de finale. Ils sont imposés 2-1 face au Paraguay. voilà, dans un mondial qui fait un petit peu polémique, qui fait un petit peu parler de lui, notamment pour pour les derniers matchs de poule l'équipe de France voilà qui avait euh, laissé un petit peu passer le match face à l'Iran et ça a beaucoup fait parler bah, la France malgré tout et reste euh, en lice pour l'instant il était dans demi-finale et ce sera alors je ne sais pas si le match a encore eu lieu l'autre quart de finale ou si c'est en cours euh, mais on va essayer de retrouver ça en tout cas ils sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en demi-finale de ce mondial euh, l'équipe de France. Euh, un mot, alors avant de parler de Ligue 1, un mot en national puisque euh, on avait une journée ce week-end. Bien sûr, l'USO a été euh, tenu en échec à Sochaux pas un mauvais résultat chez cette équipe de Sochaux 0 à 0. pour le reste, eh bien c'est Boulogne qui pour l'instant est toujours leader avec 14 points, Nancy, Valenciennes, Concarneau 12 points, puis Orléans 11 points, 5 e Bien placé avec en plus toujours un match de retard. Euh, qui vont bientôt rejouer d'ailleurs euh, ce match de retard qui aura lieu très prochainement le 9 octobre. Et avant cela, il y aura euh, réception de Dijon. Donc, aura deux réceptions, le 4 pour Dijon, orient dijon donc ce sera ce week-end. Et il y aura ensuite le 9, le match de retard, donc le mercredi 9 pour Valenciennes, avec à la clé peut-être une neuvième victoire à suivre en tout cas. Euh, deux rencontres à suivre. Alors face au sixième et face au troisième, c'est deux, deux grosses affiches à domicile, donc ça va valoir beaucoup de beaucoup de points ces, ces deux, deux journées. Euh, en Ligue 2, euh, en Ligue 2 aussi, avant d'attaquer la, Ligue 1, bien sûr, euh, on a la septième journée qui vient de se jouer. et eh bien, c'est le qui s'en sur le mieux pour l'instant avec une nouvelle victoire. donc du côté du Red Star qui permet au au FC de rester leader. Grenoble fait une belle opération aussi en s'imposant 3-0 et deuxième. Lorient aussi suit le train avec Dunkerque aussi, 13 points. Metz, Annecy, Bastia, Amiens, 12 points. C'est très très serré en, haut de haut classement. Hein, jusqu'à Jusqu'à Ajaccio 12e, 10 points. On a que 3 points qui séparent le deuxième et le 12e. Donc c'est vraiment très serré. Et après par contre il y a un fossé. Et on retrouve notamment des équipes comme 3, Martigues, Clermont, Rodez qui sont en bas de tableau. Voilà pour la Ligue 2. Et on termine avec la Ligue 1 euh, donc, et, notre euh, journée numéro 7 euh, en Ligue Alors, on va, on va parler des matchs. On va pas avoir trop trop de temps de s'étaler parce qu'on a plus beaucoup de temps. Euh, et on a encore la Ligue des Champions à, suivre derrière. on va démarrer avec Auxerre qui va bien mieux, qui fait une belle opération battant Brest 3-0. Mais en revanche pour, pour Brest, ne va plus. Hein. Ouais, ben c'est un début de saison euh, compliqué, confirmé donc pour Brest. Euh, qui a ben, déjà ouais, très mal commencé euh, ces, cinq premières journées et donc un nouveau gros revers là à Auster 3-0 même s'il y a eu voilà la, petite parenthèse de Ligue des Champions contre Salzbourg qui avait qui a, bien commencé qui, a, fait du bien à Brest. On s'est dit que ça y est, et qu'ils allaient pouvoir un peu se lancer, même en Ligue 1, euh, même si c'était sûr qu'on savait que ça allait être compliqué pour eux l'enchaînement de tous ces matchs-là où voilà, c'est, c'est pas des joueurs et des équipes qui sont habitués à ça. Mais, euh, au final, non, ça, ça, ça n'a pas payé euh, forcément ce, au niveau de la confiance, etc. Donc ça fait ouais 3-0 pour Auxerre qui, euh, pour le coup, a vraiment fait un gros match. Ils ont été vraiment très intéressants et très concentrés, très sérieux dans, dans ce match-là. Et, et ça donne ce, score-là. Mais euh, voilà, pour l'instant, euh, pourtant Auxerre et, Brest se, tirent la bourre hein, en championnat. Hein. Ils ont 6 points tous les deux, ils sont 12e, euh, 13e. voilà, c'est quand même deux équipes à peu près au même niveau, mais là, sur ce match-là, Auxerre a vraiment pris le dessus et, et ouais, ça fait mal pour Brest, hein, forcément. Et qui va, ouais, en plus qui enchaîne là avec des champions encore, donc ça fait ce qu'il fera demain à 8h45 face à face à Salzbourg. Donc euh, oui, c'est Somme grâce le premier match. Oui, oui, je, oui, oui, je, oui. Mais, ça, euh, c'est demain, ouais. ouais, Donc euh, ah, ouais, il joue ouais, je vais deux, deux équipes autrichiennes d'affilée. C'est vrai, oui, tout à fait, ouais. Mais là, ça va, ça peut coûter cher, ouais. ouais. Donc ouais, 3-0, ça, ça fait lourd, mais l'édition est lourde, mais ça profite à Auxerre qui va un petit peu mieux. Cagliari qui a, qui passe devant, dans, enfin qui repasse devant face à Parme 2-1, donc 83e minute pas de but ailleurs. Si Guingamp qui a fait le break 3-1 désormais face à Caen. Euh, ça semble bon pour Guingamp, donc il reste 10 minutes encore. Euh, pour Guingamp pour tenir euh, l'avance. juste pour revenir sur la l'équipe de France de futsal sera face à l'Argentine la demi-finale encore un nouveau choc face à l'Argentine face au, rival argentin donc ce sera jeudi à 17h cette affiche et alors c'est pas c'est l'Ouzbékistan pardon ce mondial j'avais donné un autre pays, c'est l'Ouzbékistan. Donc ce sera jeudi à 17h cette affiche pour euh, se qualifier pour une première finale donc historique. Euh, ce sera à suivre euh, bah, sur la chaîne l'équipe hein, qui diffuse cette compétition. on poursuit avec Paris Saint-Germain. On disait Arsenal qui avait qui avait bien préparé cette rencontre, bien Paris aussi l'a bien préparé en battant Rennes 3-1. Et on a parlé un peu de Barcola tout à l'heure, bah bah voilà, qui a fait qui a fait du Barcola hein, depuis quelques temps maintenant. Ouais, il a encore fait un gros match, euh, doublé euh, sur, ce match-là, à 30e, 68e. Euh, voilà, il montre que c'est vraiment l'un des, des joueurs les plus importants de l'effectif et l'un des piliers, si ce n'est le pilier offensif avec Dembélé finalement. Donc, ouais, a encore un gros match. 3-1. Euh, Paris a fait un match sérieux jusqu'à une bonne grosseur jusqu'à la 70e minute de jeu. Après, il y a eu ce penalty pour et qui relance Rennes à la 75e. Et puis après, Rennes euh, vraiment a trouvé beaucoup d'espace. Euh, Paris a laissé beaucoup de trous en défense et a perdu un peu le fil du match. Euh, mais ils ont été heureux de ne pas prendre plus de buts que ça. Mais Rennes aurait pu mériter d'aller accrocher le PSG ou au moins marquer un but de plus. mais ils sont peut-être réveillés ouais, un peu tard, c'est Rennes là, mais c'est vrai que sur la, fin de match, Rennes qui a, qui vraiment fait peur au PSG, mais au final ça fait, ça fait 3-1 pour, pour les Parisiens. Et voilà, ils enchaînent quand même et ça donne euh, de la confiance, ça donne euh, du positif euh, avant le choc contre Arsenal. Mais, et, voilà, mais ils sont toujours premiers du coup de, de ce classement, égalité toujours avec Monaco. Exactement, ouais, Collider on en parlera juste après de Monaco, et qui enchaîne un sixième match sans défaite. Lance-Nice maintenant, pas de vainqueur et pas de but dans ce match, 0-0. alors pour Nice, on peut comprendre peut-être avec un, un, match en semaine qui a, été euh, pas simple hein, euh, en, Coupe d'Europe, c'était euh, face à la Real Sociedad. Donc voilà, ça a pu jouer aussi dans cette rencontre. Donc pas de but. voilà, bah il y a eu peut-être des quelques manques de race pour pour Lens qui peut regretter. C'est un match très ouvert, hein, c'est 0-0 très ouvert. Hein, oui, pas... témoigne, ça. En témoignent les stats, Un hein. 22 tir à 15, tu vois, donc. Euh... Donc, euh, mais il y a eu 0-0, puis il y a eu que 7 tirs à 4 aussi. Donc, euh, forcément, ouais, comme tu l'as dit, il y a eu un gros manque de réalisme des Lensois et aussi des, des Niçois. Mais euh, effectivement, Lens aurait pu, aurait pu en marquer plus. Donc pas de vainqueur. Lille qui va mieux après trois matchs en victoire en, en championnat, qui s'impose au Havre, donc qui est mal classé. Hein. le Havre, c'était vraiment l'adversaire idéal. Lille, a même plus avait joué avait joué cette semaine en Coupe d'Europe. Hein, euh, on rappelle qu'il avait euh, qui avait joué du côté du Sporting, qui avait été battu en plus, et là il fallait préparer le Real. Hein. Ce sera euh, mercredi, bah, bien préparé ce, ce, match du Real face à Ouar. ce sera pas le même adversaire bien sûr, mais en tout cas ça permet de prendre de la confiance. Et ton avis, lui, qu'on a le plein de confiance après un triplé. Bah oui, il était temps parce qu'il il était un peu des fois fantomatique sur la plupart des matchs en début de saison et et j'espère justement que ça va le, même si c'est le Real, donc ça va être compliqué. Hein. c'est voilà, c'est même, euh, euh, le, le, club de la Ligue des Champions, donc euh, voilà, c'est le plus gros club d'Europe et du monde. Donc ça, va être compliqué, mais au moins voilà, ils arrivent sur ce match-là, cette confrontation-là, avec avec ce 3-0 dans la poche, ce triplé pour David, donc quand même de la confiance aussi. Voilà, maintenant ils ont, entre guillemets toutes les cartes en main pour essayer d'aller contrer cette cette équipe du Real, mais sur ce match-là, ouais, ils ont, ils ont, ils ont largement dominé les débats euh, face au Havre. Euh, un grand David aussi euh, sur ce match-là. J'espère que c'est voilà un, bon tremplin, un gros saut pour lui pour pour lancer sa saison et mais voilà, en tout cas, Lille, qui, ça leur fait du bien, comme tu as dit. Hein. C'était quoi C'était cinq matchs en victoire hein, consécutifs, donc ça leur fait du bien. Exactement. Ah ouais, ça fait, ça fait du bien pour préparer cette belle affiche. Euh, Monaco aussi qui devait préparer euh, bah voilà c'est de l'entre-deux avec euh, un match encore cette semaine. C'est vrai que ça va. Ça a été compliqué ouais face à Montpellier. Euh, l'essentiel est, là, c'est d'avoir gagné, mais ça a été compliqué. Qui fêtait les 100 ans du club, hein, Monaco, sur cette sur cette rencontre. Et voilà, ça a été pas simple, mais l'essentiel c'est de rester vraiment au contact de au contact de Paris, hein, toujours invaincu. C'est les deux, non, avec Lens aussi qui n'a pas perdu encore. Mais qui fait partie des équipes invaincues, mais euh, ça a été dur, hein, tu l'as dit. Bah ouais, bah de toute façon, il y a, ça s'est joué en toute fin de match à 90 plus 8. Il y a eu aussi bah, forcément ce carton rouge de Koulibaly, euh, enfin ces, deux cartons jaunes donc euh, pour Koulibaly, le 1 à la 90e, ce qui fait que voilà pour les, les, gros temps additionnels euh, auxquels on est habitué maintenant, ben voilà, en fin de match, ça laisse des trous en défense, donc forcément quand tu à 10 contre 11 en fin de match, euh, ben, ça se voit, et tu laisses forcément des, trous et, et, de la place pour euh, l'attaque adverse. Donc, donc voilà, après, voilà, c'est un match, un match quand même serré, mine de rien, entre ces, deux équipes-là, mais Monaco... qui a quand même eu le ballon tout au long de, de ce match la plupart du temps, a quand même mérité cette victoire. Je sais pas ce que, ce que tu peux rajouter aussi. Oui, oui, globalement, c'est plutôt mérité. Ça aurait pu s'arrêter à 2-1. mon aussi qui aurait pu l'emporter parce qu'il y a eu un poteau de Savani sur un dernier coup franc à la minutes de la fin. Finalement, ils sont, je pense, très heureux d'avoir gagné ce match. Et puis, bah, ça permet de bien euh, préparer ce qui arrive parce qu'il y a, mine de rien, un calendrier qui est pas, facile. Il y aura, donc là, il y a la Coupe d'Europe avec Zagreb, ça reste correct. Il y a Rennes, il y a Lille ensuite. Donc, euh, bah, ça va faire des, matchs sympas à, à suivre. Donc, c'est bien d'avoir gagné là. Puis il Nice aussi qui arrive, donc euh, voilà, c'est des, affiches qui, arrivent très vite. Donc euh, victoire de de, Monaco. Euh, dimanche hier, donc Lyon qui s'impose. Bah là aussi, c'est un peu à l'image de Monaco qui, qui arrache la, victoire, la décision dans les dernières secondes face à Toulouse. Et bah, pour Lyon aussi, ça va permet de préparer ce qui va arriver cette semaine en, Coupe d'Europe. mais voilà, c'est une victoire importante quand même pour pour Lyon, qui n'était pas, euh, qui pas au top du top au championnat, au classement. Bah non, ouais, comme Monaco, oui, dans le, scénario, mais euh, pour le coup, euh, Lyon a toujours été très très moyen tout au long de ce match, contrairement à Monaco qui avait quand même plutôt géré ce, match-là. on en a parlé juste avant, mais là, Lyon, voilà, c'est encore assez assez triste cette ouverture du score pour tous à la à la 14e, donc dans le premier quart d'heure. il y a une égalisation peu de temps après, un petit quart d'heure après, mais voilà, euh, c'est un CSC de, de Nicolas Hyssen, donc ça fait un partout. Et puis voilà, il a fallu attendre la 90 plus 5 pour euh, euh, miraculeusement un petit peu aller remporter ce match et ces trois points pour Lyon. Donc c'est sûr que ces trois points qui font du bien, qui donnent de l'air et qui permettent voilà de, remonter à la, à la 11e place. Même si voilà, c'est encore très serré forcément en début de, en début de saison au niveau de la zone rouge aussi. Mais euh, donc c'est sûr que c'est quand même trois points qui font du bien pour Lyon, ça c'est sûr. Mais dans le jeu, c'est toujours pas est ça. Nico Tadze, c'est toujours euh, toujours euh, pas bon. Za c'est ben c'est pas pas pas dingue non plus. voilà, donc ça n'a pas été un, pas un grand Lyon hein, de toute façon. Donc à voir si ça va hum, rester bon et positif en Coupe d'Europe cette semaine jeudi. Euh, ça l'a été euh, jeudi dernier. Euh, voilà, j'espère qu'ils vont, vraiment lancer leur saison cette fois-ci, les Lyonnais. Mais c'est toujours pas glorieux, en tout cas en championnat. Non, pour l'instant, 11 place. En tout cas, victoire à Toulouse 2-1. Toulouse, du coup, qui reste 15e hein, avec cette défaite. début, mais pas de vainqueur entre Nantes et Saint-Etienne, de partout. Voilà, c'est Nantes qui a bah, globalement été devant la première période. Et puis, c'est bah, Saint-Etienne qui a fait qui a fait le boulot en deuxième en, marquant deux fois. Euh, par Sissoko et euh, bah voilà, ça permet à Saint-Etienne d'engranger quand même un point, un petit point, euh, même si ça reste compliqué. Et Nantes, bah, hum, qui rentre un peu dans le coup. Hein. Il y a eu bah, un gros début de saison et là, on sent que ça rentre un petit peu dedans avec une défaite de nul quand même. Ouais, c'est ça. T'as un peu l'impression qu'il se sabote un peu tout seul aussi sur ce match-là. Alors Saint-Etienne n'a pas forcément démérité à 100% ce match nul, bien sûr, mais bon, Nantes avait quand même dominé beaucoup ce match, 16 tirs à 5. Euh, voilà, il y a, y a, ce pénalty justement de l'égalisation euh, pour Saint-Etienne à, la 68e, euh, marqué par Tissoko qui marque un doublé. Voilà, c'est Nantes euh, avait un peu le avait le jeu, avait le match en main, Il gagnait 2-0 encore juste avant l'heure de jeu et puis euh, partout en l'espace de 10 minutes. puis un carton rouge pour combler le tout en, toute fin de match pour Marcus Coco à la 90e. Donc c'est ouais, c'est dommage pour Nantes comme tu as dit qui avait fait un tout début de saison vraiment euh, très bon et, la euh, et, là voilà tout ralenti et c'est trois points qui sont transformés en un point euh, parce qu'ils n'ont pas su gérer cette, cette deuxième partie de match. C'est dommage pour eux quoi. C'est ça qui reste malgré tout septième, c'est pas mal hein, mais c'est des points. des points perdus, c'est des points, à moins et ça peut compter. Alors, je leur souhaite pas de dégringoler mais en cas de dégringolade ou de je ne sais quoi pour la zone rouge, c'est des points qui peuvent toujours compter donc c'est dommage. Exactement. Et puis pour, Surtout euh, contre une équipe comme Saint-Etienne qui est vraiment en méforme depuis, euh, depuis le début de saison. Quoi. oui, qui avait reçu la claque 8-0. Euh, hein, oui, 8-0 face à, à Nice. C'est ça. La semaine passée. Toujours pas de victoire pour Angers. Cette fois, c'est une défaite à, face à Reims 3-1. Voilà, qui continue sa saison cauchemardesque, hein, cauchemardesque les, les Angers. Voilà, qui est au team on est très très vite 1-0, puis 2-0 à la 25e, puis 3-0 en fin de match, qui, ont, qui sont revenus, hein, on va dire, euh, voilà, un peu le barreau d'honneur en marquant en fin de match, mais euh, c'est ça va être dur. Hein. Seulement deux buts marqués depuis le début de saison, hein. euh, quatre buts marqués pardon depuis le début de saison. Bah c'est ça, t'as un peu les, deux opposés quoi. Euh, Angers qui voilà n'avance pas est très très mauvais depuis le début de saison et voilà qui qui peu n'importe quoi sur le terrain. Puis as Reims qui, voilà, offensivement est, très très bon et qui se place quatrième au pied du podium, euh, qui, fait un, qui, fait encore un, un, bon championnat, un bon début de saison euh, et qui pourrait peut-être aller euh, aller chercher une, à la fin de saison une place européenne. Alors c'est encore tôt pour le dire, mais quand on voit ce, beau football qui nous qui nous produisent, certes c'était c'est qu'Angers du coup et, et Angers c'est très compliqué en début de saison, mais mais quand même voilà ils ont fait un gros match très sérieux, très appliqué en attaque comme je l'ai dit aussi. Euh, avec, 21 tirs quand même tentés. Euh, donc, voilà, mais c'est un très bon résultat pour Reims. Mais Angers, c'est sûr que ça, ça ne pas leurs affaires du tout pour l'instant. C'est toujours la seule équipe à, ne pas avoir gagné un seul match cette saison en, Ligue 1. Et là, ils jouent Marseille, hein, donc c'est pas pour se lancer, c'est pas forcément. Euh, c'est sûr. Après, si Marseille joue comme hier, voilà. On va en parler justement bah, maintenant de ce match Strasbourg-Marseille. première défaite de Marseille cette saison. C'est euh, donc face à Strasbourg. Euh, voilà, donc qui n'avait pas gagné depuis 17 euh, matchs hein, sans, victoire face à Marseille en, Ligue 1. Et bah, Marseille qui laisse filer du coup bah, Paris et Monaco hein, avec cette défaite. Bah ouais, c'est ce qui est arrivé, personne ne le prédisait vraiment avec un Marseille qui était vraiment de deux herbis, qui était vraiment très très séduisant quand même depuis bah, depuis le tout début de saison. Donc, c'est un scénario euh, que ouais personne n'imaginait, euh, je pense. Donc euh, ouais, on est tombé sur une très bonne équipe strasbourgeoise qui était vraiment bien en place, avec un très bon bloc défensif aussi. Et puis ils ont su nous tuer sur une action à la 40e grâce à Amoreira, hein, qui, vient de, qui de Chelsea. comme Strasbourg est le club filial de Chelsea, on le rappelle, et qui vient ouvrir le score donc à la, juste avant la mi-temps. Et voilà, mais ils ont su nous museler. Euh, Greenwood, on l'a pas, on l'a pas vu. Wai, c'est toujours aussi catastrophique euh, en attaque. Enrique, on l'a pas trop vu. Harit, c'est pareil. Euh, il y a eu aussi le choix un petit peu discutable de mettre Heuberg plutôt que Kondogbia en défense centrale. Euh, affilié à Cornelius, il y a toujours ce problème de latéraux où on n'a pas vraiment de latéraux avec Brassier, Murillo. Non, il y a quand même, voilà, il a, on a vu en fait un peu hier les limites de cette équipe euh, même si euh, voilà, il n'y a, a, pas tout acheté. Euh, c'est pas je dis pas que là, ça y est, c'était trop nul et que, alors qu'il y a une semaine, on disait que c'était génial, voilà. Mais, mais on a vu des limites, on, on voit justement les défauts de cette équipe aussi, donc il va falloir travailler dessus. Euh, les gros problèmes, c'est le poste de numéro 9 avec Wai, où il va falloir faire quelque chose. Peut-être Mopé essayer de tenter directement en titulaire ou essayer autre chose, je sais pas. Rabiot, son entrée, elle n'a pas été bonne, il a pris un carton jaune d'ailleurs il a joué 30 euh, bonnes minutes, euh, à voir euh, sur, sur un match entier quand il sera prêt, Adrien Rabiot. Ça voilà, il y, a, pas grand chose qui a marché hier côté Marseille de toute manière. il y a encore eu un bon match quand même une nouvelle fois de, de Géronimo Rouli dans les dans les cages. Où là pour le coup il fait un très très gros début de saison Rouli. c'est vraiment une très bonne pioche de l'avoir pris à la place de Paolo Lopez. Euh, mais voilà, on a été muselé sinon par cette équipe, euh, cette jeune équipe strasbourgeoise euh, de, sur ce match-là. Et, et, Strasbourg mérite amplement ces trois points. Hein. Franchement, il n'y a, y a, rien à dire. Euh, ils ont, ils ont fait le match qu'il fallait pour, pour bloquer cet OM-là. Et effectivement, c'est dommage pour nous, hein, en tant que supporters de l'OM. C'est dommage pour l'OM de, de, lâcher comme ça PSG Monaco, parce que c'était c'était beau d'avoir ce petit ce, petit trio comme ça en début de saison qui suivait là. Après, à Rien, rien, rien, de grave. Hein. Rien de euh, rien de rédhibitoire quand même. Hein. C'est des, défaites forcément, il y en aura. Hein. Bah bien sûr, puis on le rappelle euh, encore une fois, l'OM euh, n'a pas de Coupe d'Europe. Et eh oui, c'est ça. Monaco et, Paris, donc euh, c'est pas catastrophique non plus. Mais on a vu quand même les limites hier et et une équipe strasbourgeoise ouais, très bien très bien gérée, très bien emmenée, très bien organisée. Donc, donc ça fait ce score-là et bravo à Strasbourg. Exactement. Strasbourg qui se replace huitième grâce à cette victoire. Euh, c'est terminé en Italie. Il y a eu deux buts en fin de match, euh, dans la même minute d'ailleurs, par Mes Gagliari, donc finalement se, sépare par un score de 3-2 pour Gagliari qui s'impose euh, sur cette rencontre. Euh, voilà, et du coup, bah, pour le reste, ça va bientôt terminer. On va suivre les fins de rencontre. Gargancan ça doit être fini, ou dans le temps additionnel. Euh, donc, euh, oui, 6 minutes, on en a dans la... Ça y est, c'est terminé. Donc, quand Guingamp s'impose 3 face à Caen. Euh, et on attend donc Bornemousse, c'est fini oui, en, Ligue 2, Bornemousse, Southampton, et où c'est presque fini, en tout cas dans le score. Et puis par contre en Espagne, toujours c'est entre et Las Palmas. Notre classement après cette sixième journée, le Paris Saint-Germain reste leader avec 16 points, Monaco suit avec 16 points également, Marseille troisième 13 points, Reims 11 points quatrième, Lille et Lens sont à 10 points. Euh, Rennes est dixième, sept 7 points. Lyon revient onzième avec 7 points. Auxerre remonte aussi à hein, 12 avec 6 points. Et c'est assez serré quand même derrière. On a Toulouse 5 points, Montpellier 4 points, Saint-Etienne 4 points et Angers 2 points. Toujours pas de victoire. Euh, les pronostics de l'autofoot, on va revenir un tout petit peu en arrière si on n'était pas là lundi dernier. Euh, victoire d'Hugo sur euh, la cinquième journée, bravo, 4-3. Ça n'a pas été flamboyant, mais grâce, euh, grâce au score exact grâce au euh, Lyon et Marseille. Exactement, parce que sinon on avait, on avait, euh, on avait le même score. Et puis sur cette sixième journée, bah, pas de vainqueur, 6 partout. Voilà, pas mal, pas mal, bon match. Hein. C'est c'est 6 sur 9, c'est bien, c'est des beaux scores. Il y a eu moins de surprises, c'est vrai. Ouais. Eh bien, c'est parti pour la septième journée maintenant. On y va. Pronostic de la septième journée qui commence vendredi avec ce Marseille-Angers 20h45. On l'a dit, Marseille 3 Angers dernier. Euh, moi, je vais mettre Marseille hein, sans, aucun doute. Ouais, ouais, sans Coupe d'Europe, Angers qui, euh, on le disait juste avant, est pour l'instant euh, catastrophique, on va dire, en championnat. Ouais, ouais. On continue avec ensuite samedi à 17h Saint-Étienne-Auxerre. Saint-Etienne 17e, Auxerre 12e, qui vont pas très très bien. C'est à 17h. Euh, franchement, je sais pas quoi mettre là-dessus. Auxerre qui vient de gagner, ça leur ça fait du bien. quand même 3-0 contre Brest, ouais. Euh, je vais mettre Auxerre quand même parce que Saint-Etienne, euh, c'est quand même pas pas dingue en début de saison. Moi, je vais quand même mettre euh, Auxerre, même si je pense Saint-Etienne va marquer, peut-être pas quand même marquer dans ce match, je pense, mais un petit Auxerre. Ouais. Hum, tenter un nul, moi. Allez, on verra. 19h, on a Lille, Toulouse. Lille 5e, Toulouse 15e. Moi, je vais mettre Lille. Euh, Attention qui jouera euh, bah, le Real mercredi. Voilà. Mais mercredi. Hein. Euh, mercredi, ouais, c'est ça. Euh... Je me Lille quand même, moi, malgré tout. Ouais, je, je, vais tenter le nul. Allez, pourquoi pas. 21h, on aura Rennes, Monaco. Rennes 10e, Monaco Deuxième, Monaco qui jouera euh, euh, demain ou mercredi euh, Mercredi, je crois. Si je dis pas de bêtises, oui c'est mercredi face au Dynamo Zagreb à l'extérieur. Mais malgré tout, je vais mettre, je vais mettre Monaco quand même. Ouais, je vais, ouais, je vais mettre Monaco aussi, ouais. Mais pas sûr attention, à Rennes aussi quand même. Oui, attention à Rennes. Euh, dimanche, euh, on aura d'abord à 15h euh, Lyon-Nantes. Lyon 11e, Nantes 7e. Attention, Lyon joue jeudi. Et ce sera un déplacement aux Glasgow Rangers en Écosse. je vais mettre un match nul, moi, sur ce match. Du coup. Après, c'est. ouais, ouais. Je vais, je vais, quand même mettre Lyon. Je vais mettre Lyon. Très bien. À 17h, on attaque trois matchs. Brest, Le Havre d'abord. Brest 13e, Le Havre 14e. Voilà, même nombre de points. Brest aussi joue euh, cette semaine, on va en parler dans un instant d'ailleurs des matchs des champions, mais il jouera demain, on l'a dit, à Salzbourg. Alors ça laisse du temps pour se remettre. Je vais mettre Brest quand même. Là, il va falloir revenir. Euh, c'est un sur deux Brest pour l'instant. Une, une, défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Donc, pour moi, une victoire. il manque, il manque un match nul. il manque un match nul. <laughs> donc, match nul. Allez, bah écoute, on va voir. strasbourg lance Ensuite, Strasbourg 8 Lance sixième 6 Ça, c'est plutôt une belle affiche. Euh, deux équipes sans match euh, européen cette semaine. Et Lens, je me rappelle, euh, qui est euh, invaincu. Pour Lens, qui est l'une des dernières équipes invaincues. Euh, est-ce que ça va se poursuivre Enfin, qui a enchaîné 4 nuls quand même. Alors, c'est bien de pas perdre, mais que des nuls, t'avances pas, quand même. Euh... Je sais pas. Je vais te laisser parler, le premier. Euh, ouais, tu peux y aller aussi, hein, en premier. Bah, Strasbourg alors. je vais mettre, je vais mettre Lens moi quand même envie d'y croire. Enfin, de, qui continue euh, cette, invincibilité. Allez, on va voir. Reims-Montpellier pour finir à, 17h. Reims et euh, quatrième. C'est bon début de saison. Montpellier 16 ème Je vais regarder Reims à domicile, moi. Euh, ouais, moi aussi. Et enfin, à 20h45, on a ce Nice-Paris. Avec Nice qui est bien est 9 et puis Paris leader. Je vais mettre 3-1 pour Paris. Alors euh, d'ailleurs, deux équipes qui jouent cette semaine, hein, on l'a pas dit, mais euh, Paris Saint-Germain l'a dit, euh, choc face, à Arsenal, ça peut laisser des traces. Et pour Nice, ce sera, ce sera un match face à, la l'Aladio de Rome jeudi, donc il y aura un peu moins de récupération. Forcément, il y aura deux jours de moins et un déplacement à la Lazio qui sera pas forcément Moi, je mets, euh, je mets 2-1, euh, Pour Paris ouais. Ok. Bon, bah, c'est noté. On, verra tout ça euh, lundi prochain. On verra tout ça. pour se quitter, on va parler très brièvement des matchs de cette semaine. Alors que Villarreal a pris la, tête de ce match à toute fin de match 2-1. Voilà, il reste une, quelques secondes. Et en Angleterre, bah, tu nous dis si ça bouge, mais normalement, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. Non, on va bientôt entrer dans le traditionnel hein. Dans une minute, toujours 3-1 hein, pour, euh, pour Bournemouth. Ok. Foot, euh, Ligue des Champions cette semaine, euh, les quelques affiches qui nous intéressent pour, en guise d'agenda. on aura donc à suivre cette semaine pour la deuxième journée. Alors, bien sûr, côté français, on l'a dit, hein, bah, Salzbourg-Brest, ce sera demain, 18h45, premier match de la, de la semaine. On en a un petit peu parlé tout à l'heure de, cette rencontre hein, euh, face à Salzbourg, qui, euh, pour le moment, Salzbourg fait, euh, fait un bon début de saison, donc ça ne sera pas simple, bien sûr. Pour, pour Brest, avait remporté le premier match hein, face à, à donc pourquoi pas enchaîner. Alors c'est vrai qu'avec la, la dynamique actuelle, ça, on n'est pas optimiste quoi. Bah ça, c'est pas simple avec ce 3-0 euh, euh, là ce week-end euh, à Outer, on n'est on pas forcément très serein. Maintenant, c'est encore une fois un match à aller chercher, hein, comme je trouve gratte ces deux semaines. Donc, voilà, il va falloir essayer de, la retrouver cette, cette envie-là, cette, cette, cette envie-là, donc en Autriche. C'est ça. le hein, C'est le match pour se relancer encore une fois, en espérant qu'ils vont se réveiller sur ce match-là. J'espère. Euh, 21h, bien sûr, on a Arsenal Paris. On en a euh, largement parlé tout à l'heure hein, avec ces deux équipes qui ont gagné. Euh, moi, je coche aussi peut-être un Leverkusen Milan AC, qui est pas mal. Deux équipes qui vont plutôt bien dans le championnat. Euh, Bien sûr. Ouais, ouais. Donc ce sera à la même heure forcément. Euh, faudra faire un choix. Sur le reste, pas pas de grosses affiches. Euh, et puis alors mercredi, il y aura que deux jours. il y aura pas de jeudi hein, pour les champions. Il y aura aussi mercredi donc. Euh, bien sûr, euh, Lille Real, on en a parlé tout à l'heure hein, avec Lille. Ça va être assez compliqué, mais on sait jamais. Et puis euh, Monaco qui se déplace en Croatie pour le, affronter le Dynamo Zagreb. Voilà, Monaco qui a plutôt un calendrier euh, relativement euh, abordable hein, sur ce début de euh, phase de groupe, donc euh, enfin phase de championnat. donc il faut en profiter, ranger des points, j'allais dire facilement non, mais plus abordable Donc ce sera l'occasion. Donc les deux clubs, nos deux clubs, qui joueront à 21h mercredi. Hein. Voilà pour la première, euh, cette deuxième journée. Euh, après, pas de, pour le reste, pas de grosses affiches. Hein, J'ai regardé, euh, pas d'affiches qui fait rêver. Des affiches, euh, ouais, prometteuses, quoi. Tu dis tiens, ça peut être sympa. Oui. Aston Villa Bayern, Leipzig Juventus, Liverpool Bologne, voilà. Atlético. Voilà, c'est bon. Pourquoi pas Mais c'est pas des grosses affiches, c'est sûr. Et puis en Ligue Europa, bien sûr, nos deux clubs engagés cette semaine, on sera jeudi euh, donc à 18h45 déjà, ce sera la, la Lazio face à Nice, donc un déplacement pour Nice. Euh, et enfin Lyon qui ira, on l'a dit en Écosse, face aux Glasgow Rangers. Voilà, ce sera 21h. Donc les deux clubs qui joueront à des horaires différents, on pourra suivre tout ça euh, en espérant bah, voilà, la même réussite pour Lyon. et puis pour Nice, bah, de, faire, de faire mieux bien sûr que ce, ce match nul voilà pour euh, grimper un peu au classement. Donc ce sera donc jeudi. Donc là voilà des matchs toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi bien sûr le retour du championnat. Donc voilà, on a de quoi faire jusqu'à jusqu'à la fin de semaine. Euh, et pour le reste, bah bien sûr les championnats euh, tout ce week-end, hein, on en a parlé. voilà, donc du côté du, foot. Jeudi, je rappelle la, demi-finale de la Coupe de futsal pour l'équipe de France qui affronte l'Argentine à 17h. C'est historique pour cette équipe de France qui euh, pourra se qualifier pour une première finale. Il faudra pour ça euh, s'imposer face à l'Argentine donc. Et puis la finale qui aura lieu ce week-end. Euh, et puis dans le reste des sports, on l'a dit, hein, bien sûr, le, du rugby avec la suite de la saison de top 14. Euh, RCO qui jouera à l'extérieur pour poursuivre la série, on espère du tennis. Ce sera demain euh, la finale du tournoi euh, en Asie, hein, à Pékin, à Tokyo. Il y a deux Français engagés hein, en finale, hein, Hugo Humbert et Arthur Fils qui se rencontrent en finale à Tokyo demain à midi. Donc euh, il y aura un, Français, hein, en tout cas, qui va s'imposer demain. Euh, donc voilà. Et puis bien sûr, on l'a dit, basket, handball avec Orléans, avec Orléans demain à domicile. Et vendredi extérieur, ce sera deux matchs importants. Et puis pour le Hand Saran qui jouera aussi ce week-end euh, pour euh, on espère poursuivre sa remontée au classement. Voilà euh, ce qui vous attend, ce qui nous attend cette semaine. et puis ça se termine du coup normalement un peu partout dans les matchs hein, euh, traditionnels, c'est ça en, Angleterre. Ça se termine. C'est ça, bah, ça, ça, coup de sifflet final. Et ben voilà. ça, vient de, ça vient de siffler victoire 3-1 donc de Bournemouth contre Southampton. Euh, Bournemouth qui grappille, comme je le disais tout à l'heure, donc quelques quelques places au classement puisque Bournemouth est maintenant 11e euh, et Southampton qui reste 19e. Ah, un petit point seulement, ouais. Et puis c'est quasiment terminé aussi en Espagne, Villarreal, Las 2-1. Voilà, ça se, on est dans le temps ça va se terminer aussi dans quelques secondes. Voilà, qui clôture nos, nos directs et qui clôture notre émission 20 h 53 On n'est pas en avance, on le savait. Hein. on a eu euh, notre auditeur qui a pris un peu de temps. C'était voilà, c'était exceptionnel avec la cette annonce d'Antoine Griezmann. C'était important d'en parler. Et euh, on remercie encore cette très belle carrière d'Antoine Griezmann, évidemment, qui va, qui va manquer. Mais euh, voilà, il va, il, une autre page va s'ouvrir maintenant à équipe de France. On l'espère hein, assez vite. Euh, petit aparté, on a, on a oublié de le dire, de le préciser pour le match du PSG contre Arsenal, mais Dembélé qui est écarté du groupe. Exactement. Tu fais bien de, de, rappeler, oui. Donc, donc voilà, c'est quand même à, à, prendre en compte avant ce choc contre Arsenal. Quoi. Certes, il est maladroit, euh, parfois, souvent, euh, dans le dernier geste, mais c'est quand même un mec qui percute et qui amène de la vitesse euh, en attaque. Là, t'as as quand même ce joueur-là en moins. Quoi. Ça, a son importance, c'est vrai. très bien. bah, en tout cas, on, bah, allez au club français demain, mercredi, jeudi, on on a besoin de, de victoires au, classement lundi à l'indice UEFA. Pour l'instant, ça ça s'est bien passé sur la première journée. On espère que ça se passe aussi bien cette semaine. On va suivre tout ça avec attention. Et puis lundi, bien sûr, le gros débrief euh, de la semaine. Euh, lundi prochain, rendez-vous 20h30 comme d'habitude. Euh, et en revanche, les trois semaines qui suivront, euh, on aura l'absence de, camarade Manu qui juste avant nous, On the Rocks, qui sera absent. Donc, on aura probablement des débuts d'émission à 20h. Voilà, on, aura l'occasion d'en reparler lundi. Mais il y aura une absence de trois semaines, donc ça nous permettra de commencer plus tôt et de terminer. Alors plus tôt, je sais pas, mais peut-être à l'heure en tout cas, <laughs> à l'heure habituelle. <laughs> Ah, dans tous les cas. Euh, on se quitte euh, avec un dernier titre, euh, Hugo, et puis on va se dire au revoir ensuite. Ouais, bah écoute, quand je suis arrivé, c'était Me Gusta Chao. Bah là, je vais te proposer Megusta de DTS. Eh bah, allez, c'est parti. on termine avec ça et on se dit et eh bah, à lundi prochain, 20h30. D'ici là, eh portez-vous bien, bonne semaine. Allez les euh, il y a les Bleus, allez, les, les, les clubs français en tout cas cette semaine. Et merci Hugo, à la semaine prochaine. Merci. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. Ciao. avoir la tête sous l'eau. À deux pas de la peine, à deux pas de la haine, à deux pas de mon règne. À deux pas de reprendre le terrain, à deux on n'est pas de la terre. À deux pas du danger, à deux pas de se faire tuer par un frère. À deux pas de la reine, genre mon monstre un peu comme Eren. À deux pas de ma reine, Nico, j'ai dû brûler mes rêves. Les jaloux se questionnent, qu'est-ce que je fais si je vis bien, mes démons me chuchotent, ne pense pas dans la fosse. La volonté réputée par les faits. Je mets les mains dans la pâte et je bosse et je bosse à deux pas de ce monde, j'ai dû accélérer. La tentation est trop forte, j'aurais sûrement croqué la pomme. À deux pas de ce monde, j'ai cherché à oublier. Je veux traverser le désert en buggy et prendre l'air. À deux pas de ce monde, je vois le temps seconde par seconde. Et je pense, mais je reste à l'écoute. Rien que ça parle en vrai qu'ils aillent se faire foutre. Et je rentre dans la Me, gusta la mañana, me gustas tú. comunicação social no Líbano já estão a afirmar que a invasão terrestre de Israel já começou. O governo quer assinar amanhã um acordo com os parceiros sociais para a subida do salário mínimo, mas tudo indica que nesta altura ainda decorram negociações. O Benfica, líder atual da Liga Feminina de Futebol, depois de vencer o derby desta noite em Alvalade. A Cláudia Almeida na edição. É esta hora. Vários órgãos de comunicação social avançam que a invasão do Líbano já começou. A agência de notícias libanesa dá conta disso mesmo. O sul do Líbano está a ser palco de vários bombardeamentos. O enviado especial da Antena 1 e da RTP, José Manuel Rosendo, acaba de chegar à capital libanesa, Beirute, e dá-nos conta das últimas informações. Está todo esse conjunto de informações eh, que está a circular e que já está eh, digamos assim, verificado, há mesmo essa invasão. Por exemplo, as Nações Unidas dizem que a Finu a Força de Manutenção de Paz, interrompeu as operações de patrulha eh, na fronteira entre Israel e o Líbano. Eu recordo que estão ali cerca de 10 mil capacetes azuis eh, nessa, nessa fronteira. Israel considerou a zona de fronteira como zona militar Portanto, quer de um lado, quer de outro, é zona militar, ninguém pode entrar, está apenas reservada para as uh, atividades militares. E o exército israelita anunciou também mais bombardeamentos na zona sul de Beirute, portanto o bairro de Dahria, que é o bairro, eh, digamos assim, eh, de predominância do Hezbollah. O exército israelita pede que os habitantes deixem essa zona. Portanto, é este o ponto de situação. Isto no dia em que o exército libanês confirmou a morte de um primeiro soldado um drone israelita atingiu um posto de controlo do exército libanês no sul do Líbano e matou este soldado. Uma última nota, o aeroporto de Beirute estava praticamente deserto, os painéis de informação no aeroporto indicavam todos os voos cancelados, não sei mesmo se hoje o nosso não terá sido o último voo a conseguir aterrar aqui em eh, Beirute. É, portanto, este o ponto de situação numa altura em que há esse crescendo da guerra e há, obviamente, o receio dos libaneses em relação aos próximos dias. O enviado especial da Antena 1 e da RTP, José Manuel Rosendo, numa altura em que Israel está a atacar subúrbios no sul do Líbano e vários órgãos de comunicação já avançam que a invasão israelita do Líbano já começou. A vice-primeira-ministra da Bélgica defende que esta invasão planeada por Israel viola gravemente o direito internacional Através da rede social X, Petra de Sutter diz que Israel não está a agir em autodefesa, mas sim a lançar uma guerra total na região. A governante belga considera que é urgente um cessar-fogo e que a comunidade internacional e a União Europeia devem responder com sanções máximas a Tel Aviv a fim de travar a destruição. Eh, lembramos que o exército de Israel declarou como zona militar fechada três áreas da fronteira com o Líbano. E com este conflito em andamento, Jens Stoltenberg vai deixar esta terça-feira a liderança da NATO. Foi reconduzido duas vezes pelos aliados que pediram a continuidade de um secretário-geral que teve de lidar com uma China mais assertiva e também com Moscovo mais agressivo. Quanto à marca Ruta, o novo líder da aliança reconhece-se capacidades diplomáticas e terá que manter os Estados Unidos centrados na Europa, seja quem for o vencedor das eleições de novembro. Andréa Neves. Mark Rutte assume os destinos de uma aliança que tem agora mais quatro Estados-membros do que tinha quando Jens Stoltenberg, que deixa o cargo, o assumiu em 2014. São 32 países que se aproximaram pela necessidade de apoiar Kiev depois da invasão russa, com a Finlândia e a Suécia a entrar já depois das tropas de Moscou estarem na Ucrânia. A Mark Rutte, o neerlandês de 57 anos, licenciado em História e que presidiu a quatro governos diferentes nos Países Baixos desde 2010, são reconhecidas capacidades diplomáticas incluindo a de ter construído uma boa relação com Donald Trump. Uma relação que pode ser importante se Trump voltar à presidência norte-americana. Ele que ameaçou sair da NATO em 2018 se os países não decidissem aumentar as contribuições para a aliança e que ainda há pouco tempo, em campanha eleitoral, disse que encorajaria a Rússia a atacar qualquer país da NATO que não contribuísse com 2% do PIB para os cofres da aliança. Se com Kamala Harris parece haver um melhor entendimento, é certo que o cenário dos Estados Unidos poderem centrar-se mais em outras ameaças, como a da China, do que na Europa não está afastado. E Ruth terá que manter os Estados Unidos centrados na Europa, assinando com maiores contribuições dos Estados-membros da NATO como contrapartida, e terá que os convencer para isso. Isto quando apenas 23 dos 32 membros da NATO gastam atualmente 2% do PIB na defesa, a meta que até passou a ser um limite mínimo a cumprir até 2030. Mark Rutte toma posse da, da, liderança da NATO cerca de dois anos e meio depois do início da invasão russa da Ucrânia. Também tem por missão aumentar o apoio militar dos aliados a Kiev. O governo português pretende selar já esta terça-feira o acordo sobre valorização salarial e crescimento económico com os parceiros sociais. O gabinete do primeiro-ministro enviou durante a tarde uma nota nesse sentido à comunicação social. Falta é saber o teor uh, desse esse documento que as partes vão assinar, assinatura marcada para as 10 da manhã. Em relação à discussão sobre o orçamento do Estado, o secretário-geral do PCP criticou esta segunda-feira o presidente da República, diz Paulo Raimundo, que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer uma pressão completamente desnecessária para que haja qualquer coisa aprovada. Paulo Raimundo considera também que a proposta do IRS jovem está destinada a cair. O IRS jovem também eh, foi construído e concebido e elevado a um patamar para cair. Para cair. Estava na cara que para cair. O Sr. Presidente da República eh, talvez tenha, esteja numa, num posicionamento, talvez numa, numa, numa pressão desnecessária obrigando, por sua, obrigando no sentido de fazendo tudo o ao seu alcance para que haja um, qualquer coisa aprovada. Qualquer coisa aprovada. É uma pressão completamente desnecessária, não, não, não justifica esta, esta pressão. Acho que não justifica esta pressão. Não é inédito, também podemos dizer que não é inédito, já noutros, noutros momentos também foi assim. Não é inédita a pressão do Presidente da República, diz, afirmou hoje Paulo Raimundo, à margem de um encontro com a Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos. Mais de 17% das raparigas e mulheres em Portugal não têm acesso a produtos de higiene menstrual por falta de dinheiro. O PAN propõe, por isso, a distribuição de, por exemplo, pensos higiênicos e tampões em centros de saúde, em escolas e também em universidades. Ao mesmo tempo, a líder do partido, Inês Sousa Real, exige que estes produtos sejam sujeitos ao IVA zero precisamos de garantir que uh, o IVA destes produtos eh, é, é, o IVA zero, porque não faz sentido um produto de higiene feminina, uh, que é fundamental para uma mulher ou para uma rapariga sair de casa e ir, por exemplo, trabalhar ou para a escola, que tenham que estar a socorrer-se de roupas mais velhas, de outros pares de cuecas, de roupa de algodão, ou até mesmo de papel higiênico, porque não têm acesso a estes produtos. E, portanto, o IVA zero permitiria, sim, uma maior acessibilidade por parte de todas as pessoas, independente independentemente da sua condição socioeconómica. O PAN propõe criar uma nova lei de saúde menstrual eh, que deve prever benefícios fiscais para as empresas que promovam a saúde da mulher. A proposta de lei prevê ainda reforçar o apoio do Serviço Nacional de Saúde às mulheres com doenças associadas à saúde menstrual, como a endometriose, entre outras eh, doenças. Há um novo arquivo com quase 70 mil páginas com as leis que o governo português criou entre 1910 e 1970 para as antigas eh, colónias. Para a coordenadora deste projeto, a historiadora Cristina Nogueira da Silva, é importante divulgar informação sobre a história de Portugal para haver debates equilibrados. Este arquivo mostra aquilo que é muito objetivo, um conjunto de leis e normas que foram feitas para levar a cabo a colonização dos territórios não europeus que faziam parte do Império fosse na Ásia, fosse na África. É evidente que a história está sempre a ser debatida, a memória não é, não é uma coisa pacífica, porque no mesmo país as pessoas têm memórias muito diferentes e contam histórias muito diferentes e provavelmente todas elas fazem parte de uma só história que nós nunca conseguimos reconstituir em toda a sua complexidade. Uma base de dados desenvolvida durante quatro anos com as coleções de legislação que estão no Arquivo Histórico Ultramarino, basta digitar na internet arquivo, arquivo Arquivo Digital, Legislação Colonial Portuguesa 1910-1970. No desporto, o Benfica foi vencer o Sporting ao estádio José Alvalade por 2-0 em jogo da quarta jornada da Liga de Futebol Feminino. Cristina Martim Prieto e Nicole Raizla marcaram logo após o intervalo. O Benfica passa agora a ser líder isolado do campeonato com quatro vitórias em quatro jogos. Na Liga Masculina, no fecho da sétima jornada, no AFS Farense, estamos em fase de compensação Bruno Malveira Marcos, e já se estreou o marcador? Ainda não, continua tudo em branco, zero para o Avessado, zero para o Farense. Estamos a cumprir o terceiro dos seis minutos de compensação e uh, um jogo que certamente não ficará uh, na, nas melhores recordações dos adeptos do futebol. Jogo fraco, com uh, pouquíssimas oportunidades, apesar da boa entrada do Aves na segunda parte, só aos 78 minutos conseguiu incomodar Ricardo Velho, guardião do Farense, por intermédio de Vasco Lopes, que apareceu isolado na cara do guardião Algarvio. Depois, uma dupla oportunidade para o Farense já na parte final aos 89 eh, minutos por eh, Baldé e também aos 90 pelo mesmo eh, jogador, mas Ochoa protagonizou a defesa da noite. Vamos encaminhar-nos para os dois minutos finais da compensação. Aves Sade 0, Farense também 0. A reportagem em direto de Bruno Malveira Marques. Foi edição às 10 da noite com Cláudia Almeida. Simultâneo Atena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Seja então muito bem-vindo ao Serão da RDP Internacional. Meu nome é André Rocha, estou aqui consigo até à meia-noite, hora de Lisboa. E depois das notícias, vamos então seguindo viagem através das ondas da rádio, com a ajuda preciosa da música. É a melhor banda sonora para nos permitir viajar. Os quatro e meia primeiro, os chutes e pontapés logo depois ou escuto a RTP Internacional. Dia para o menino, para mim, boa tarde. Oh, é todos os dias. Bom dia, é um prazer falar com A minha rádio preferida é a RTP Internacional, porque eu de manhã ouço o teu programa. Então, dá-me saudades lá da minha terra, porque eu é dia satélite. Boa semana. Quando o sol aquece o céu, ninguém sabe que eu sou teu. E essa paz que habita ao luar, há de um dia clarear. Guarda a tua alma para mim. chega enfim um fogo preso em mim. E essa paz que habita o ar. 到路弯。 preciso uma música para aquecer o coração, matar as saudades e esquecer os problemas lá fora. Independentemente do fuso horário onde se encontra, no ponto do mundo onde se encontrar, ligado à RDP Internacional, está um pouco mais perto de Portugal. Estamos juntos e prontíssimos para ouvir os de Happy Mess mais à frente e termos momento para pausa e café. Café que vai trazer também as notícias vindas da América do Norte com Pedro Bicudo. Liga Conferência, primeira jornada. Esta quarta-feira no estádio Dom Afonso Henriques, Vitória de Guimarães, Célia, Liga Conferência, aqui, Vitória de Guimarães, Célia, esta quarta-feira, com emissão especial depois das três da tarde. No ecrã, no papel ou na internet, José Guerreiro sabe tudo o que se diz sobre Portugal e os portugueses. Saiba o que os outros dizem de nós à terça-feira, às 10h40 da manhã, às 5h20 da tarde e às 10h45 da noite. Se está na Austrália, Macau ou Timor, sintonize o satélite AsiaSat 5. o satélite e olhamos a previsão de terça-feira, 1 de outubro, em Sydney. Já estamos então a aproveitar um novo mês, mês 10. Sydney, contamos com um dia bastante soalheiro, temos na previsão 21 graus de máxima esperada. Em Dili, Algumas nuvens no céu durante a manhã, o sol a surgir no período da tarde, 30 graus de máxima esperada para Dili. Bom dia, Timor-Leste, um bom mês de outubro. Meio da madrugada em Panjim, Goa, na Índia, temos manhã soalheira, uma terça-feira que depois começa a contar com mais nuvens no céu, final da tarde mais cinzento, mas ainda assim a temperatura máxima a chegar aos 32 graus em Panjim. Macau, contamos com vento forte, céu limpo, te temperatura máxima a chegar aos 32 graus. Portugal ao alcance de um clique. facebook.com barra RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Bem perto. Ontem tivemos a entrega dos prémios Globos de Ouro, não só voltados para o canal privado SIC, também para a produção nacional criada e apresentada noutros espectros, noutros canais, e foi muito bom perceber que a Rádio e Televisão de Portugal tem uma grande difusão, uma grande aposta na cultura portuguesa. São muitas as séries duas foram bastante premiadas e pode ficar a par das últimas séries criadas em Portugal com o selo do serviço público, do seu serviço público, pode saber tudo, ir assistindo e seguir no site RTP Play, também a aplicação RTP Play, que é gratuita. No meio desta apresentação e entrega de prémios, muito foi falado do caso de Anjos, os irmãos Rosado, que processaram Joana Marques, humorista e também radialista. Um milhão de euros é o que pedem os anjos à humorista. Vamos para longe. E ela brilha, ela brilha sem parar. E eu só queria vê-la Hum. E se ela um dia se apagar? comecei a vir a A tua falta, a tua falta faz doer Por isso devíamos resolver 110 10 26. A RDP Internacional no WhatsApp depois desta bela dieta mediterrânica com os da Happy Mess, pausa para café com Miguel Peixoto e Pedro Bicudo e as notícias da América do Norte. Café Americano com Pedro Bicudo. Ainda à distância, mas sempre com esta boa energia daquele cafezinho que é de manhã à tarde, a qualquer hora. Eu tomo café a qualquer hora. E tu, Pedro, viva? Sempre possível, nem que seja só pelo cheirinho, aquela boa disposição, é, inclusivamente da boa conversa. Sim, é, às vezes é, é, mais isso, não é? é, é. Encontrar-me com alguém na máquina do café e de repente passou meia hora, não é? Ai, nem mais. Isso. E em toda hora é assim, Miguel, de onde, de onde há portugueses, e é, essa questão do café, café convive, café conversa, café ponto de encontro, é exatamente o que nos faz ser café americano. Vamos olhar para as eh, notícias que nos vêm da América. Biden visita Luanda. Qual a importância desta visita? Bom, primeiro de que tudo, há que perceber que as relações entre a Angola e os Estados Unidos nunca foram muito pacíficas, embora nos últimos anos tenham tido, de facto, grandes eh, aproximações de perceber logo do início, durante o tempo da Guerra Civil Angolana, só em 1993 é que os Estados Unidos reconhecem Angola. Portanto, há aqui todo um hiato, eh, e inclusivamente com o apoio dos Estados Unidos à UNITA e a eh, Jonas Savimbi. Bom, depois deste período, o que é que acontece? Há uma aproximação grande. Hoje em dia, os Estados Unidos e a China rivalizam, não só pelo petróleo, mas pela construção de infraestrutura, claro que são negócios gigantescos, e também pela importação de, de bens de consumo, nomeadamente eh, a nível de eh, produtos de exportação, eh, que Angola começa a ter e que começa, de alguma maneira, também a apresentar-se não só a nível do, do mercado do sul da África, mas também a nível de outros países. Bom, e há aqui. Deixa-me coisa... fazer só uma pergunta. Do ponto de vista do negócio, é mais importante eh, visitar Luanda do que Lisboa? Eu creio que sim, Miguel. E creio que sim por duas razões. Primeiro, pela questão geoestratégica. Segundo, pela questão do petróleo. E era isso que exatamente era o, do petróleo que eu iria falar. O petróleo angolano, quando há crise em termos do Médio Oriente, o, o petróleo angolano é, é quase que um dos maiores fornecedores da, portanto, das importações americanas. E de alguma maneira essa questão também levou a aproximações que neste momento, se na Guerra Fria eram inimigos, hoje em dia são aliados declarados e as Forças Armadas angolanas estão a fazer treino sistematicamente no nos Estados Unidos. E, portanto, não só a este nível, mas a nível também, claro, a nível da tecnologia. Uh, por exemplo, Houston, Texas e, e Luanda têm voos diretos. Portanto, há uma ligação, claro, que tem a ver com o petróleo, mas tem a ver sobretudo com essa grande aproximação entre os Estados Unidos e Angola. A outra área, é a área da saúde. Os Estados Unidos foram o maior, hum, enfim, a maior ajuda durante todo o tempo da pandemia, foram o país que mais forneceu vacinas, mais forneceu ajuda em termos de conseguir debelar a pandemia. E essa situação continua, continua sobretudo a nível de formação de quadros. E portanto, os Estados Unidos, que inclusivamente a nível de apoio ao desenvolvimento estão à frente da União Europeia em Angola, e, portanto, é aqui uma, de facto, são valores elevadíssimos que têm sofrido altos e baixos. É importante dizer também, já andou por volta dos cerca de 65 milhões um, de dólares a nível de, estudo, de, de, ajuda e que neste momento anda à volta dos 35, 40 e por isso talvez a ida de Joe Biden a Angola é uma tentativa de re, reavivar as relações que durante a época Obama eh, tiveram de facto um ponto alto. Furacão e tempestade deixam América de luto. É verdade, oh Miguel. É uma situação que inicialmente. As imagens mas... são aterradoras, não é? Terrível. E, e, de facto é uma devastação que, para perceber, vamos tentar comparar. São mais de 600 milhas desde o ponto de entrada na Flórida e depois atravessando, portanto, pela Georgia. Tennessee até chegar à Carolina do Norte são mais de 600 milhas. 600 milhas devem dar à volta aí dos 800 quilómetros. Vamos imaginar, Portugal de ponta a ponta tem pouco à volta dos 600 quilómetros Portanto, seria como se fosse uma devastação desde cá de Faro, por todo o país e atingindo toda a Galiza, portanto, toda a fachada atlântica da Península Ibérica. Portanto, é uma devastação incrível, quer dizer, eh, como tu disseste muito bem, as imagens falam por si. Mas mais do que isso, é a devastação humana. Eh, até o momento não se sabe exatamente quantas pessoas pereceram porque ainda estão em rescaldo da situação. Mais de 100 pessoas já foram, enfim, quantificadas, eh, sobretudo na Flórida, que foi o ponto de entrada, e depois na Carolina do Norte, que apanhou, de facto, uma, uma devastação extraordinária, com fenómenos, eh, inclusive até tornados. Para além do furacão, houve tornados, e, portanto, são situações devastadoras. O que é que isso significa no terreno? Miguel, eu estive no Katrina, eh, aliás, vivi lá em Boston durante 15 dias dentro de um automóvel, que não havia, não havia outras condições, e é, de facto, de uma devastação de tal ordem, fica tudo eh, nivelado ao chão. Eh, não interessa se é, se, é, se é cimento, se é pedra, se é madeira, vai tudo. E, portanto, para além disso, durante a tempestade propriamente, o nível das águas sobe. São zonas que ficam ou perto de lagos ou perto do mar, e, portanto, com a subida do nível das águas, os diques não conseguem suster eh, essa impetuosidade, avançam, e, portanto, chuvas ventos, inundações, acontece tudo ao mesmo tempo e de facto é uma devastação incrível, quer dizer, só, só quem por lá passa é que se apercebe de facto do impacto, da extrema violência eh, com que a natureza por vezes reage. Quero ouvir um dia destes esta história de ter vivido num carro durante 15 dias. <laughs> Conto com muito custo, aliás, eh, eh, eu tenho que partilhar é no caso do Katrina, a situação agravou-se ainda por uma outra questão. À volta de New Orleans há várias refinarias, portanto, aqui é uma zona de exploração petrolífera e de refinarias. Agora imagina, com o levantar das águas, rebentaram os pipelines, rebentaram as condutas, e o, e o óleo, quer, quer em rama, enfim, eh, e vários derivados ficaram a flutuar. E em algumas áreas chegavam a ter eh, mais de 50 centímetros de espessura uma devastação incrível. Quer dizer, Miguel, foi, de facto, o Catarina marca um tempo na América, há um antes e há um depois, e infelizmente eh, estes fenómenos continuam e os meteorologistas dizem que há uma tendência para aumentar com o aumento de temperatura, porque isso facilita, de alguma maneira, a evaporação e a intensidade das tempestades. Já a seguir vamos falar do Canadá. RDP Internacional. No Canadá, o receio das tarifas de exportação para os Estados Unidos, não há aqui um acordo muito próximo entre uh, a América do Norte e o Canadá? Bom, nós de fora pensamos sempre que Canadá e Estados Unidos. É quase a mesma assim, coisa, não é? Quase a mesma e tal. Tá. Bom, isso até é ofensivo para os canadianos. Eles não gostam nada dessa. É quase como Sim. dizer aos portugueses: ah, mas vocês são espanhóis. Não. <laughs> mas então, a questão do Canadá é a seguinte: um, o, o, candidato à presidência Donald Trump já anunciou que, uh, a ser eleito, haverá uma taxa para todas as importações de 10%. E em alguns países de 20% e outros 30%. Bom, é provável que isso nunca se concretize, primeiro, porque nós não sabemos se ele vai ser eleito ou não, e segundo, eh, essas medidas que acabam por ser também de caráter retaliatório, isto é, se os Estados Unidos aumentam, eh, portanto, uma taxa de importação, pois os países também vão aumentar as eh, taxas de importação aos produtos dos Estados Unidos. E, de facto, o Canadá e os Estados Unidos têm economias muito interdependentes. Há grandes, enfim, fábricas que inclusivamente são de capital americano que estão no Canadá e vice-versa. E há capital canadiano nos Estados Unidos e, portanto, dificultar esta circulação, que durante muitos anos eh, foi vista como quase que uma tentativa de mercado livre da América do Norte. Uh, se se vier a confirmar essa tendência para uh, taxas e impostos de importação, isso vai provocar problemas gravíssimos. Primeiro, há uma tendência de inflação, de inflação imediata, porque o preço de, do, dos impostos passa para, para, o, enfim, para o cliente, para quem compra os produtos, uh, portanto, causa inflação, causa inclusivamente um esfriar das relações e das importações e exportações, causa problemas de desemprego e, portanto, vai ser de facto um fenómeno que condicionará muito o evoluir das economias, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Há, Sim, há sim. grandes, Miguel, sobre, há grandes eh, eh, expectativas e, sobretudo, há grandes receios de que se venha a concretizar. Em menos de um minuto, consegues-me explicar o escândalo que está a acontecer na América do Norte com o Puff Daddy? Bom, eu acho que é mais sensacionalismo do que veracidade dos fatos. De fato, eh, enquanto o homem não for julgado, eu diria que é, enfim, não podemos julgar uma pessoa na praça pública e, portanto, há que conhecer e saber exatamente e que haja uma sentença. Bom, o fato é esse. Começa a descobrir-se, é quase que o levantar de um manto e descobrisse que no meio da música uh, há de facto situações criminosas muito, muito graves uh, que começam agora a ouvir ao de cima. Sim, não, eh, não queres falar sobre os potenciais assassinatos? Eh, eh, Miguel, eu acho que aí seria entrar outra vez na área do sensacionalismo e, de, e de ligar grandes nomes, fala-se em Michael Jackson, ligar os grandes nomes a esse tipo de atividades, que são atividades criminosas, que são atividades de uma violência extrema, a todos os níveis, violência sexual, drogas, assassinatos. Portanto, há aqui um mundo escuro que agora começa a vir ao de cima, mas de novo, até que os tribunais mais se pronuncia até que haja prova provada, eh, eu acho que nós devemos conter-nos, porque o sensacionalismo, de facto, não, não nos leva a lado nenhum. Foi um belo café. Um grande abraço. Até para a um semana. Um grande abraço. Até para a semana. Café Americano com Pedro Bicudo. Pedro Bicudo, todas as semanas, traz-nos as notícias da América do Norte. Pode ouvir este Café Americano e outros episódios que estão guardados no site e aplicação RTP Play. Cinema, TV, podcasts, banda desenhada, YouTube, plataformas on demand. Uma saga de cultura pop em português com Manuel Reis. Epopeia, à quinta-feira, às 10h40 da manhã e 9h45 da noite. Por mensagem, gravado ou em direto. Já pode conversar connosco no WhatsApp mais 351 91 110 10 26. A RDP Internacional no seu telemóvel. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. Vamos então seguindo o satélite e olhando para a previsão de terça-feira, 1 de outubro, primeiro dia do mês 10, traz a Luanda céu limpo, sol a brilhar, principalmente a partir do meio-dia. 28 graus é a máxima esperada. Já na África do Sul, céu limpo durante toda a terça-feira, 20 graus de máxima esperada em Joanesburgo. Ainda na África do Sul, vamos rapidamente até Pretória. Temos mais uma vez céu limpo, sol, a máxima sobe um pouco mais. Aqui a temperatura máxima esperada é de 23 graus. De Pretória para Maputo, em Moçambique, temos uma terça-feira que arranca soalheira, mas com vento muito forte. Depois algumas nuvens no céu no período da tarde. Temperatura máxima a chegar aos 24 graus amanhã. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Perto agora de Diogo Clemente, que conhecemos na guitarra portuguesa, que conhecemos de grandes produções de músicas portuguesas de Sara Correia, Carolina Deslandes e outros artistas e outras artistas bem conhecidas da praça, como se costuma dizer. Diogo Clemente vem para a frente, lança-se aos holofotes e partilha connosco temas que estavam guardados há muito. Diogo Clemente partilha connosco. Foi o amor. solidão. Foi o amor, todos dizem que foi o amor, e se não foi qualquer coisa. certamente foi o amor. Não te vejo e vens comigo para onde? e Maru, Tempo. E ainda temos tempo para dançar com Tiago Nacarato, cheirar e aproveitar o girassol de Miguel Maroco. E mais à frente, as notícias, à hora certa. nasceu algo que eu não sei como explicar. Sinto, simplesmente sinto e pouco mais tenho a contar. Meu coração dentro do peito agora é viva palpitar. Grito, simplesmente grito, a vida é boa de se viver. E há no mundo quem me faça sorrir. faça dizer. Mesmo que a seleção falhe um penalti em plena decisão, a vida é boa de se levar. Sinto que o melhor da vida é poder aproveitar Minuto atrás de minuto de um vai e vem no mesmo lugar com a minha mão na anca dela, girando sem pisar os pés. Bonito, isto é tão bonito que canto sem desafinar. Que há no mundo quem me faça sorrir. Como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que a televisão mostre o bem one. tão bem-vinda, é Superboc. A vida é depois de Girassol, a canção Anda na Rua, a canção da rua é dos Miss Universo e leva-nos até às notícias, às 11 horas de Lisboa. da censura. Na rua do meu país, há muito que há ditadura. A rua mora meu país, que podia ser aquilo que quis, até que um que isso apela à mente, resta-nos então a dúvida. A dúvida que permanece entre os cidadãos da rua, o que se mantém entre nós. Já que a luta que continua não saiu à rua, onde estará então a morte em questão? Na minha ou na tua? Que rua será esta num país que avança e recua? Terei algo para oferecer de novo? Terá de ser algo que diminua? Ou que Internacional. Longe da vista, perto do coração. Boa noite, são 11 horas, 10 nos Açores. De acordo com vários órgãos de comunicação social, eh, já há uma invasão terrestre de Israel a decorrer no Líbano. Entretanto, daqui a pouco escutamos em direto o enviado especial da Antena 1 e da RTP que aterrou no aeroporto de Beirute há pouco mais de duas horas. O governo quer assinar esta terça-feira um acordo com os parceiros sociais para a subida do salário mínimo, mas tudo indica que nesta altura há negociações em andamento. Edição a esta hora com Cláudia Almada. A agência de notícias eh, libanesa dá conta disso mesmo. A, a, invasão no Líbano por parte do exército israelita já começou. Agora, a partir de Beirute, temos o enviado especial da Antena 1 e também da RTP, José Manuel Rosendo. José Manuel Rosendo, acabaste de aterrar em Beirute. Qual é o ponto de situação que podes fazer nesta altura? Olha, nesta altura há algumas informações contraditórias. Parece não haver dúvidas da iniciativa militar israelita, que diz serem, enfim, operações terrestres limitadas. Eh, há pouco havia fontes libanesas a dizerem que os tanques israelitas ainda não cruzaram a fronteira, mas parece não haver dúvidas de que alguma coisa está a mudar nesta frente de guerra. Os caças israelitas sobrevoam toda a zona sul uh, do uh, Líbano uh, e, inclusivamente, há fortes ataques aéreos junto do rio Litani. É um rio a sul de Beirute que separa, digamos assim, a zona norte e centro do país do sul, que é controlado pelo Hezbollah. E já esta noite, o bairro de Daria, aqui no sul de Beirute, voltou a ser atacado. Fontes libanesas referem seis ou sete ataques, isto depois do exército israelita ter anunciado que iria atacar essa zona e ter pedido às pessoas para deixarem essa zona da capital uh, libanesa. Por outro lado, também o Hezbollah a dizer que tem respondido e que tem atacado as forças eh, israelitas na zona sul do país. É este o balanço, nesta altura, numa capital, obviamente, marcada por esta guerra. Nós aterramos em Beirute, o aeroporto de Beirute fica muito próximo deste bairro de Dahria, que é o bairro de predominância do Hezbollah, e era uma zona completamente eh, às escuras. A capital libanesa está neste momento cheia de pessoas que fogem do sul uh, do país e também do sul da capital. Uh, há muita gente a dormir nas ruas, nos parques. É para já o retrato que é possível fazer, sendo que no aeroporto, o aeroporto estava praticamente deserto e os painéis de informação davam conta de todos os voos que lá estavam, estavam cancelados. Não sei mesmo se o nosso voo, que chegou aqui por volta das eh, oito e meia, nove da noite, não terá sido o último hoje, eventualmente nos próximos dias, a aterrar em Beirute. Obrigada, José Manuel Rosendo, enviado especial da Antena 1 e da RTP, que já está em Beirute, como ouvimos, há operações terrestres limitadas, eh, é o que diz Israel, a frente de guerra está a mudar, também uma frase e um conceito que nos deixa aqui o enviado especial da Antena 1. Eh, três zonas da fronteira comum entre Israel e o Líbano são agora consideradas zonas de guerra por Tel Aviv, o que implica o encerramento de eh, fronteiras, dentro daquilo que se vai sabendo nas eh, últimas horas, há o registro de bombardeamentos, quer no sul do Líbano, quer em Beirute, e os médias israelitas, Luís Peixoto, avançam que o Gabinete de Segurança de Tel Aviv já deu o ok à nova fase da guerra. Israel ainda não confirmou a entrada terrestre de tropas em território libanês, mas o exército de Tel Aviv lançou um aviso para a evacuação de três povoações no sul do Líbano. A região controlada pelo Hezbollah está a ser alvo de intensos bombardeamentos e fogo de artilharia. Israel declarou as localidades do norte, Metula, Misgav Am e Kfar Giladi como zona militar fechada. Há já vários dias que centenas de tanques estão posicionados na fronteira com o Líbano, na zona azul, zona tampão entre os dois países. Os capacetes azuis da ONU em missão de paz cessaram as tarefas de patrulhamento. Entretanto, em Beirute, capital do Líbano, voltaram a ouvir-se explosões. Israel voltou a bombardear a zona do bairro de Daie, o bastião do Hezbollah. Só no dia de hoje, as autoridades libanesas reportaram 95 mortos por todo o país, vítimas dos ataques israelitas israelitas. O movimento Hezbollah ripostou, entretanto, o grupo xiita anunciou o lançamento de vários rockets contra posições militares na fronteira com Israel. E por precaução, a França decidiu enviar um navio militar para a zona do Líbano, para o caso de haver necessidade de ajudar na retirada de pessoas do país. A vice-primeira-ministra da Bélgica defende esta noite que a invasão planeada por Israel no Líbano viola gravemente o direito internacional. Através da rede social X, Petra de Sutter diz que Israel não está a agir em alto autodefesa. Está, assim, a lançar uma guerra total na região. A governante belga considera que é urgente um cessar-fogo e que a comunidade internacional e a União Europeia devem responder com sanções máximas a Tel Aviv a fim de travar a destruição, no caso do Líbano. E no meio deste conflito no Médio Oriente, Jens Stoltenberg vai deixar esta terça-feira a liderança da NATO. Quanto a Mark Rutte, o sucessor, reconhece-se ao neerlandês capacidades diplomáticas e ele terá que manter os eh, Estados Unidos um, ehm, centrados na Europa, seja quem for o vencedor das eleições de novembro. Andréa Neves. Mark Rutte assume os destinos de uma aliança que tem agora mais quatro Estados-membros do que tinha quando Jens Stoltenberg, que deixa o cargo, o assumiu em 2014. São 32 países que se aproximaram pela necessidade de apoiar Kiev depois da invasão russa, com a Finlândia e a Suécia a entrar já depois das tropas de Moscou estarem na Ucrânia. A Mark Rutte, o neerlandês de 57 anos, licenciado em História e que presidiu a quatro governos diferentes nos Países Baixos desde 2010, são reconhecidas capacidades diplomáticas incluindo a de ter construído uma boa relação com Donald Trump. Uma relação que pode ser importante se Trump voltar à presidência norte-americana. Ele que ameaçou sair da NATO em 2018 se os países não decidissem aumentar as contribuições para a aliança e que ainda há pouco tempo, em campanha eleitoral, disse que encorajaria a Rússia a atacar qualquer país da NATO que não contribuísse com 2% do PIB para os cofres da aliança. Se com Kamala Harris parece haver um melhor entendimento, é certo que o cenário dos Estados Unidos poderem centrar-se mais em outras ameaças, como a da China, do que na Europa não está afastado. E Ruth terá que manter os Estados Unidos centrados na Europa, assinando com maiores contribuições dos Estados-membros da NATO como contrapartida e terá que os convencer para isso. Isto quando apenas 23 dos 32 membros da NATO gastam atualmente 2% do PIB na defesa, a meta que até passou a ser um limite mínimo a cumprir até 2030. Esta terça-feira, Mark Rutte toma posse na liderança da NATO e em relação ao conflito na Ucrânia, cerca de dois anos e meio depois do início da invasão russa daquele país e tem também a missão de aumentar o apoio militar dos aliados a Kiev. O governo pretende selar amanhã o acordo sobre a valorização salarial e crescimento económico com os parceiros sociais. O gabinete do primeiro-ministro enviou durante a tarde uma nota nesse sentido. Falta Falta saber que texto as partes vão assinar. Essa assinatura está prevista para as 10 da manhã. Esta noite tentamos recolher informações junto dos eh, parceiros sociais. Mais de 17% das raparigas e mulheres em Portugal não têm acesso a produtos de higiene menstrual por falta de dinheiro. O PAN propõe, por isso, a distribuição de, por exemplo, pensos higiênicos e tampões em centros de saúde, em escolas e em universidades. Ao mesmo tempo, a líder do partido, Inês Sousa Real, exige que estes produtos sejam sujeitos ao IVA zero precisamos de garantir que uh, o IVA destes produtos eh, é, é, o IVA zero, porque não faz sentido um produto de higiene feminina, uh, que é fundamental para uma mulher ou para uma rapariga sair de casa e ir, por exemplo, uh, trabalhar ou para a escola, que tenham que estar a socorrer-se de roupas mais velhas, de outros pás de cuecas, de roupa de algodão, até mesmo de papel higiênico, porque não têm acesso a estes produtos. E, portanto, o IVA zero permitiria, sim, uma maior acessibilidade por parte de todas as pessoas, independentemente independentemente da sua condição socioeconómica. O PAN também propõe criar uma nova lei de saúde menstrual que previna ou que dê benefícios fiscais às empresas que promovam a saúde da mulher. Esta noite apresentou-se mais um volume da coleção Obras de Mário Soares, A História Contada, com Maria João Vilês. Em ano de centenário do antigo presidente, o auditório da Fundação Gulbenkian encheu-se de figuras políticas. Sandy Gageiro. Numa sala repleta de figuras políticas de várias épocas, com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, na primeira fila. O Presidente da República quis destacar em especial uma característica de Mário Soares. Eu penso que é a capacidade de antever o futuro. Uns falaram-me isso por intuição, capacidade. Mário Soares antevia o futuro. José Manuel dos Santos, que foi assessor cultural de Mário Soares, é coordenador desta coleção que põe em evidência a importância histórica do antigo presidente. Esta obra Dá-nos ainda o testemunho de uma arte da política ou da política como arte. Expõe métodos, faz confidências, desvenda segredos, enumera propósitos, tem enunciados morais e até, felizmente não muitas, algumas tiradas moralistas. Teresa Patrício Gouveia, antiga secretária de Estado da Cultura e administradora da Fundação Gulbenkian, foi convidada para apresentar o livro, realça a sua importância. Compreenderemos melhor porque estamos onde estamos e, sobretudo, como foi difícil o percurso que nos trouxe à democracia e como ela é frágil e contingente e a devemos defender e escolher a cada passo. Maria João Avilés, que conduziu as entrevistas que resultaram em livro, frisou. Não podia deixar de continuar a perguntar. Nunca se pode deixar de perguntar. E aquela vida valia muitas perguntas. Nesta coleção da imprensa nacional, a publicação da obra de Mário Soares com Maria João Avilés segue-se à reedição da obra marcante Portugal Amordaçado. E também esta noite o líder do PS defendeu que só haverá eleições se o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República quiserem. Em entrevista à CMTV, Pedro Nuno Santos recusou que a oposição democrática seja aprisionada pelo discurso do interesse nacional. Foi a edição às 11 da noite com Cláudia Almeida. Simultâneo Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Última hora do nosso serão que vai ser passada em boa música. Entre boa Música e boa Conversa, temos mais à frente uma ida até à Nova Zelândia. E até lá, vamos guiados por Joana Espadinha, Virgem Suta e muito mais. Se faltar a sua favorita, início de semana, segunda-feira, nem sempre é fácil levar o dia. Está à vontade para fazer o seu pedido de música de banda. Pode conversar comigo enquanto a música toca através do número do WhatsApp mais 351 91 110 10 26. Uma ótima semana e deixe ficar comigo até à meia-noite, hora de Lisboa. Bom, escuto a RTP Internacional. Dia para menino, para mim, boa tarde. Oh, é todos os dias. Dia, é um prazer falar com A minha data preferida é a RTP Internacional, porque eu de manhã ouço o programa. Então, dá-me saudades lá da minha terra, porque eu é dia satélite. Boa semana. passo já não coisas e as fronteiras que ainda pisas, pontes vão virar. Segue esta pegada, meu bem. Firme é o chão em que ela agora assenta. Se passo a passo tudo se orienta, deixa a coisa andar. Vais ver se todos os caminhos vão arrumar. E Roma e amor lido ao avesso. Eu sei que nosso trilho é o começo. Vamos lá chegar. Se todos os caminhos vão a Roma. E Roma e amor lido ao avesso. Eu sei que nosso trilho é o começo. Vamos lá chegar. Segue aquela nuvem, meu bem. Vê como a dança com o vento. Vamos agarrar este momento, ver o que isto dá. Chegará um dia, talvez, em que nos riremos deste tempo. Do amor e sudor e do labirinto vai ser bom lembrar. Todos os caminhos vão a Roma E Roma é amor lido ao avesso Eu sei que nosso trilho é um começo Vamos lá chegar Se todos os caminhos vão a Roma e Roma é amor lido ao avesso Eu sei que nosso trilho é um começo Vamos lá chegar trilha é o começo, vamos lá chegar. Sejam muito bem-vindos a Portugal. Esta é a magia da rádio a acontecer. Depois do amor ao avesso de Virgem Suta, a semana corre de feição com o melhor do seu cantinho à beira-mar plantado. Boa música de diferentes pontos do globo. Daqui a pouco, por exemplo, vamos até Alentejo com um toque de Lisboa. Há tudo a acontecer por aqui. E mais à frente ainda há Nova Zelândia. Vamos até um ponto onde habitualmente não imaginamos que existe uma grande comunidade portuguesa, mas temos portugueses por lá e vamos conhecê-los mais daqui a pouco. Liga dos Campeões, segunda jornada. Esta terça-feira no PSV Stadium, PSV Sporting. Liga dos Campeões, aqui, PSV Sporting. Esta terça-feira, com emissão especial depois das 7h45 da tarde. A meio da semana, a conversa é sobre as histórias da música portuguesa com quem a conhece bem. Os artistas e os novos lançamentos, os livros, os documentários e a música ao vivo no estúdio. Se é nacional, está no Manual de Canções. Quarta-feira, às 11h25 da manhã, com repetição às 2h45 da madrugada. Manual de Canções, onde vira o disco e não se toca o mesmo. Se está no Brasil e Venezuela, sintonize o satélite Telstar 14R, Estrela do Sul 2. Então, olhar mais uma vez para a previsão de terça-feira. Seguindo a estrela do sul, paramos em Caracas, na Venezuela. A previsão é de um dia de céu pouco nublado, mais cinzento no período da tarde e com uma pequena probabilidade de aguaceiros. Temos no Brasil, Rio de Janeiro, céu limpo, sol e muito calor. 35 graus é a máxima esperada para terça-feira. Também São Paulo com céu limpo e sol, 33 graus de máxima esperada. Por último, e apesar da chuva que temos agora em Montevideo, Uruguai, a promessa é de uma terça-feira de céu pouco nublado, vento forte, verdade. E a temperatura máxima a descer, chegar aos 18 graus amanhã, terça-feira. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Ora, não vamos falar agora, nem jogar conversa fora sobre a lógica na Terra. Chora, não dá para mudar a hora, nem querer mandar embora todo animal que ferra. Canta, tira os nós da garganta, quem o faz o mal espanta, mesmo quando a voz embarga planta, rega a paz que ela levanta, guarda o que nela encanta e desliga a banda larga. Vai lá que aqui o amor é Sente Só quem o consegue a gente, mesmo que com repelente, para a picada não ser forte. Mente se for leve deixar ir em frente e puder virar-te a sorte. Canta, tira os nós da garganta. Quem faz o mal espanta, mesmo quando a voz embarga. Planta, rega a paz que ela levanta, guarda o que nela encanta e desliga a banda larga. Vai lá para mais. conversa fora. Portugal ao alcance de um clique. facebook.com barra rdp internacional. Portugal aqui tão perto. razão porque faço da minha vida canção. És tudo quanto é bonito, profundo e infinito, o oposto da escuridão. sozinho quem vai Baspinho, a ligar Alentejo à região de Lisboa, levando-nos até a um tema clássico dos Rádio Macau. é a música da RDP Internacional. Mesmo sabendo que não gostava, desempenhei o meu anel. sei o que me aconteceu. Foi feitiço que é que me deu para me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim? O meu momento final sai que tenho lugar longe da vista, perto do coração. coisa simplesmente bela. E que sem ter história e nem grandeza, em todo o caso, dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher sem imposturas tolas. Não um alas ou de grão de bico malhete penhascos acampámos, ainda o sol se via. E houve talhadas de melão damascos, pão de ló molhado em vazia. Mas todo púrpuro a sair da renda dos teus seios como duas rolas. Era o supremo encanto da merenda, o ramalhete. assim fomos ao piquenique de burguesas com Não Simão, antes da viagem até à Nova Zelândia, que acontece já já a seguir, na hora dos portugueses. Uma história de amor que levou Filipe, português de Setúbal, até este ponto do mundo. Parte de Bélgica. Siga por Luxemburgo. Vire para França. Atravesse Alemanha. O seu destino ficará no Reino Unido. Dos cinco cantos do mundo. Uma perspectiva a partir de vários pontos da Europa na segunda parte das manhãs da RDP Internacional. Dos cinco cantos do mundo, de segunda a sexta, pouco depois das notícias das 10 da manhã. Os nossos melhores cantores estão aqui e bem acompanhados. Diz-me com quem cantas. Duetos e parcerias musicais com portugueses para conhecer nas noites de terça para quarta à meia-noite. Diz-me com quem cantas, com João Pedro Bandeira, na RDP Internacional. Há de tudo e um par de vozes. Se está na Europa, sintonize o satélite Hotbird 13. Vamos então olhar para a previsão. Terça-feira, dia 1 de outubro. Em Paris, o mês de outubro arranca cinzento, com o sol a surgir entre nuvens no período da tarde, 18 graus é a máxima esperado. Luxemburgo, céu muito nublado durante a manhã, o sol com uma pequena nota assim a surgir entre nuvens no período da tarde. 15 graus é a máxima esperada. Genebra, céu muito nublado, aguaceiros a partir do início da tarde, chuva mais intensa no período da noite de terça. 17 graus de máxima. Em Londres, céu também nublado, aguaceiros a partir da hora do almoço. Vamos então conhecer o amor que levou Felipe de Setúbal para a Nova Zelândia. A hora dos portugueses. Felipe nasceu no Barreiro, mas cresceu em Setúbal. Em 2008, conheceu a sua esposa, já a residir na Nova Zelândia, em Londres, quando estava em trânsito para ir passar férias à Macedónia, o seu país de origem. Após algum tempo, o coração acabou por falar mais alto e Felipe mudou-se então para a Nova Zelândia. Hoje, são proprietários de uma clínica dentária em Auckland e Felipe fala-nos o que gosta mais neste país e que o faz ficar por cá. A paz e a tranquilidade, porque hum, quando se passa qualquer coisa com o mundo, nunca ninguém pensa na Nova Zelândia. Nós estamos longe de tudo. Este país só tem um castelo, <laughs> é em Dunedin e nunca foi usado para nada porque foi construído pensando na, na defesa do país, mas acabou por nunca ser usado. Estamos numa localização bastante remota, o que é mau para quem quer ir a casa ou para quem quer ir passear ao outro lado, mas é bom para se estar sossegado. Acabo por ligar isso também, ter filhos aqui, criar filhos aqui é um pouco mais sossegado do que é, do que seria na Europa. Felipe, fala-nos um pouco da regularidade com que as pessoas vão ao dentista e também dos apoios do governo em relação a Portugal. O governo aqui para os adolescentes, desde que estejam eh, julgo que têm que estar matriculados na escola, idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos de idade, 80 90% da medicina dentária para esses pacientes é grátis. É feita através do programa do governo. E, inclusive, mais jovens do que 13 anos podem ser consultas grátis também, desde que tenham uma conceita da, da dentista que vai às escolas é bom e é mau porque os pais dessas crianças acabam por tomar isso como garantido. Então, como é grátis, acabam por levar as crianças ao dentista menos. Em Portugal, as pessoas preocupam-se, como de uma forma geral, eu diria, os europeus se preocupam mais, mas o custo na Europa é maior. Para além de gerente da clínica, Felipe é também músico e fala-nos de onde veio essa paixão. Tive uma avó que era muito religiosa e ir à igreja ao domingo de manhã era algo que ela não podia prescindir e gostava muito de ir com os netos. Então eu, ao fim de algum tempo, descobri que havia uma escola de música nova. Quando isso aconteceu, eu resolvi conven tentar convencer o meu pai a inscrever-me na escola de música. Foi fácil de convencer o meu pai, então eu não tinha de ir mais à igreja com a minha avó, podia ir para a escola de música aos domingos de manhã. Eu tive aulas de piano cerca de quatro anos e meio. Depois, um pouco mais tarde, já na minha adolescência, eu descobri a guitarra. A paixão pela guitarra nasce daí. Cá na rua com os amigos e depois isso desenvolveu um pouco mais. Toquei em algumas bandas também, em Portugal ainda, em Setúbal. Foi algo que nunca saiu de mim. Mesmo já vivendo aqui na Nova Zelândia, já toquei em duas bandas e aqui a cultura da música ao vivo é, é um pouco mais forte, graças a Deus. É, é, é algo que eu não, não consigo viver sem, sem essa parte de mim. Filipe tem fomentado várias iniciativas e encontros na comunidade portuguesa e confessa-nos porque são importantes. Inicialmente pensei nisso no sentido de passar um pouco da nossa cultura às minhas filhas. É importante demonstrar a nossa maneira de ser uns com os outros, a nossa comida, os nossos costumes, a nossa música, porque nós aqui somos muito poucos. Nós aqui estamos literalmente no outro lado do mundo. É bom ter alguns contactos, é bom ter alguém do nosso país aqui falar a língua, isso é muito bom. Seguir pela internet o que se passa em Portugal, seja na situação política, seja do, do futebol, sejam as notícias, o que for, é importante essencialmente para tentar passar a, às próximas gerações aquilo que de facto nós somos. Eu tenho bastante gosto porque sou uma pessoa que eu considero-me bastante patriota e minhas filhas estão a chegar à adolescência, eu dou uma importância muito grande a isso. Para finalizar, perguntamos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Uh, a bandeira, Serra da Arrábida e a nossa comida. Your attention, please. Luxemburgo. Lyon. A é hora dos portugueses. Todos os dias aqui no nosso Serão, o programa diário. O programa semanal tem apresentação às terças-feiras, sete da tarde, com repetição às quintas-feiras, à meia-noite. Tanto os episódios diários como o programa semanal estão também disponíveis para que possa ouvir as histórias que vêm de diferentes pontos do mundo. Histórias das comunidades portuguesas estão em rdpinternacional.rtp.pt a maior sonoridade portuguesa, também está aqui na sua rádio. O Fado, um Fado ao contrário, com Pedro Moutinho. Canta-me um fado ao contrário, não digas que não te vejo. Olha de frente para mim, se o amor fosse um calvário, amargo seria o beijo. Quando eu te desse por fim, quando eu te desse por fim Amar-me seria o beijo se o amor fosse um calvário. Olha de frente para mim, não digas que não te vejo. Canta-me um fado ao contrário, um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário não digas que não te ligo. Abre o teu coração. Nesse jogo solitário, parece haver um castigo. Para ter direito à paixão, para ter direito à paixão, parece haver um castigo. Nesse jogo solitário, abre o teu coração. Não digas que não te ligo Canta-me um fado ao contrário, um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário. Seca as lágrimas choradas, que isso a ninguém já comove. Deita fora o teu rosário de contas que estão erradas e tira a prova dos novos tira a prova dos nove de contas que estão erradas. Deita fora o teu rosário, que isso a ninguém já comove. Seca as lágrimas choradas. Canta-me um fado ao contrário, um fado ao contrário. Canta-me um fado ao contrário. Um fado ao contrário toca um fado ao contrário. Um fado ao contrário. Canta-me um fado. Canta-me um fado ao contrário. Um fado ao contrário, Pedro Motinho. Antes da atualidade, com um humor diferenciado particular. António Machado e Manuel Marques todos os dias têm novas temáticas. Hoje a temática leva-nos para o lobo, deve continuar a ser protegido, e a minhoca trombuda também. PSP dá dicas para detectar um falso Elon Musk. Tudo isto num só Portugalex. Portugal foi um dos países a apoiar a proposta da Comissão Europeia para baixar o estatuto de proteção do lobo de estritamente protegido para apenas protegido. Em alguns países considera-se que já existem lobos a mais, uma vez que tem havido problemas como ataques a gado e a meninas com capa vermelha que vão levar o lanche à vozinha. No fórum de hoje queremos saber se acha que o lobo devia continuar a ser protegido ou se deviam proteger outras espécies que sofrem mais, como os namorados de influencers. E o primeiro ouvinte a pegar no telefone foi o Ministro da Defesa e Agrobeto, Nuno Melo. Muito bom dia acho que deviam proteger uma espécie que está muito mais ameaçada, que é o eleitor do CDS. O governo devia dar apoios, como vales de desconto nas parcas, nas cruzes prateadas ao peito, nos sapatos de vela e nos concertos da Mafalda Veiga. Vejam lá isso, é preciso ter tupete. Muito obrigado, fica a sugestão. Vamos agora ouvir o senhor Justino Marques, que é fabricante de móveis sem lactose e nos fala de xabregas. Faça o favor de dizer. Ora, que eu tenho a dizer é muito simples. Deviam era proteger a espécie de restaurantes que não servem coisas com abacate. Uma pessoa quer comer um bacalhau à brás ou um arroz de pato e só encontra tostas de abacate, ovos com abacate, café com abacate, enfim. Se pudessem parar, eu agradecia. Agradecemos todos, muito obrigado por participar. Liga-nos agora à porta-voz do PAN, Inês de Souza Real, a sua opinião, por favor. Bom, a minha opinião é que, obviamente, deviam continuar a proteger o lobo e a minhoca trombuda, a lebre macaca, o fazão zarolho, enfim, eh, falta creches para os torninhos arepas, centros eh, de dia para os flamingos pernetas e estava aqui o dia todo a apontar as falhas. Ah, pois, felizmente, não temos tempo. O nosso fórum chegou ao fim. Fica para a próxima. Depois das mulheres burladas por falsos Brad Pitt, de que aqui falámos na semana passada, surgiu um novo caso, agora com o falso Elon Musk. Desta vez a vítima foi uma mulher de 79 anos, brasileira, que acreditou estar a ter uma relação online com o bilionário dono da Tesla. Para evitar que casos destes ocorram em Portugal, a PSP lançou uma campanha para ajudar a distinguir um falso Elon Musk. Ora, efetivamente, há alguns sinais uh, muito subtis a que as pessoas devem estar atentas para evitar a burla. Se o indivíduo falar ou escrever em português, se for do Benfica, se pedir 50 mil euros para lanchar porque se esqueceu da carteira, se pedir 150 mil para comprar o passo da Carris, uh, se souber a letra da cabritinha do Kim Barreiros, em princípio não é o Elon Musk, mas um farsante. Apelamos à máxima atenção das pessoas porque os métodos de extorsão estão cada vez mais sofisticados. Por agora é tudo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos todos os dias contar com António Machado e Manuel Marques com um episódio diferente. Pode maratonar episódio atrás de episódio em podcast. Todos os episódios guardados em rdpinternacional.rtp.pt, também na aplicação RTP Play. Daqui a pouco temos Jura. Internacional está no Instagram. Veja tudo em RDP Internacional RTP. horas nos Açores. O retrato de Beirute, a capital onde decorre a nova fase da guerra de Israel na região, no caso no Líbano, daqui a pouco com o enviado da Antena 1 e RTP, José Manuel Rosendo. Parceiros sociais e governo assinam esta terça-feira o acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico para o período de 2025 a 2028. Está aberto o Jornal da Meia-Noite com Cláudia Almeida. O aeroporto de Beirute esta noite parece uma zona fantasma. Nas ruas da capital do Líbano também se assinala muitas pessoas que dormem onde podem, depois de fugirem do sul do país, onde há bombardeamentos israelitas a esta hora. O enviado da Antena 1 IRTP, RTP, José Manuel Rosendo, aterrou na capital libanesa há cerca de três horas e é este o primeiro retrato que faz. Alguma coisa está a mudar nesta frente de guerra. Os caças israelitas sobrevoam toda a zona sul do uh, Líbano e inclusivamente há fortes ataques aéreos junto do rio Litani. É um rio a sul de Beirute que separa, digamos assim, a zona norte e centro do país do sul, que é controlado pelo uh, Hezbollah. E já esta noite o bairro de Daria, aqui no sul eh, de Beirute, voltou a ser atacado. Fontes libanesas referem seis ou sete ataques, isto depois do exército israelita ter anunciado que iria atacar essa zona e ter pedido pedido às pessoas para deixarem essa zona da capital libanesa. Por outro lado, também o Hezbollah a dizer que tem respondido e que tem atacado as forças eh, israelitas na zona sul do país. É este o balanço, nesta altura, numa capital, obviamente, marcada por esta guerra. Eh, a capital libanesa está neste momento cheia de pessoas que fogem do sul do país e também do sul da capital. Eh, há muita gente a dormir nas ruas, nos parques. É para já o retrato que é possível fazer acontecer, sendo que o aeroporto estava praticamente deserto e os painéis de informação davam conta de todos os voos que lá estavam, estavam cancelados. Não sei mesmo se o nosso voo, que chegou aqui por volta das eh, oito e meia, nove da noite, não terá sido o último, eventualmente nos próximos dias, a aterrar em Beirute. E os médias israelitas, Luís Peixoto, avançam que o Gabinete de Segurança de Israel já deu o ok à nova fase da guerra. Israel ainda não confirmou a entrada terrestre de tropas em território libanês mas o exército de Tel Aviv lançou um aviso para a evacuação de três povoações no sul do Líbano. A região controlada pelo Hezbollah está a ser alvo de intensos bombardeamentos e fogo de artilharia. Israel declarou as localidades do norte, Metula, Misgav Am e Kfar Giladi como zona militar fechada. Há já vários dias que centenas de tanques estão posicionados na fronteira com o Líbano, na zona azul, zona tampão entre os dois países. Os capacetes azuis da ONU em missão de paz cessaram as tarefas de patrulhamento. Entretanto, em Beirute, capital do Líbano, voltaram a ouvir-se explosões. Israel voltou a bombardear a zona do bairro de Daie, o bastião do Hezbollah. Só no dia de hoje, as autoridades libanesas reportaram 95 mortos por todo o país, vítimas dos ataques israelitas israelitas. O movimento Hezbollah ripostou, entretanto, o grupo xiita anunciou o lançamento de vários rockets contra posições militares na fronteira com Israel. A vice-primeira-ministra da Bélgica defende que a invasão planeada por Israel no Líbano viola gravemente o direito internacional. Através da rede social X, Petra de Suter diz que Israel não está a agir em autodefesa, mas sim a lançar uma guerra total na região. A governante belga considera que é urgente um cessar-fogo e que a comunidade internacional e a União Europeia devem responder com sanções máximas a Tel Aviv para travar a destruição. Três rockets Katyushka atingiram uma base que abriga forças americanas junto ao aeroporto de Bagdad. Ainda não é claro se há vítimas eh, neste ataque. O governo iraquiano revelou esta segunda-feira que as forças armadas estão em prontidão máxima. Jens Stoltenberg deixa esta terça-feira a liderança da NATO e o sucessor Mark que Ruta, entre outros pontos na agenda, tem, tem a gestão do apoio a Kiev, cerca de dois anos e meio depois do início da invasão russa da Ucrânia. Andreia Neves. Marco Ruta é um firme defensor da Ucrânia e supervisionou entregas robustas de armas a Kiev, incluindo F-16 holandeses. O novo secretário-geral da NATO é há muito um crítico de Vladimir Putin, sobretudo depois da queda do voo MH17 sobre o leste da Ucrânia em 2014, atingido pelo que os investigadores internacionais concluíram ter sido um míssil de fabrico russo, disparado a partir de território ocupado pelos separatistas no leste da Ucrânia. Das 300 pessoas a bordo, a maioria eram holandeses e Rutte prometeu responsabilizar os terroristas. Uma eventual vitória da Rússia na Ucrânia seria vista como desastrosa para a Europa, que admite que, independentemente do resultado da guerra, terá que enfrentar ameaças russas nos próximos anos. A NATO acionou planos de defesa abrangentes para evitar qualquer ataque de Moscovo e o novo secretário-geral terá que garantir que a tensão não sobe ao ponto de se transformar num possível conflito nuclear. Dois anos e meio depois da invasão, há países que começam a dar sinais de não estarem tão disponíveis para apoiar Kiev como até agora. A Hungria já disse claramente que está fora do apoio militar. O novo secretário-geral terá ainda que garantir a aproximação entre a Ucrânia e a NATO, gerindo as expectativas de uma adesão de Kiev, que não parece aceitável enquanto estiver em guerra, e a vontade que alguns países já mostraram de que exista uma intervenção direta da NATO neste conflito. E quando forem oito e meia da manhã em Lisboa, inicia-se uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, a primeira reunião com a presença de Mark Rota, com embaixadores dos 32 países do bloco político-militar militar da NATO. Parceiros sociais e governo assinam esta terça-feira o acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico para o período 2025-2028. Todos os parceiros apontam críticas ao documento que dizem ficar aquém do desejado. Numa ronda feita esta noite pela jornalista Andreia Brito, percebe-se que os parceiros estão disponíveis para aceitar o acordo apresentado pelo governo na última reunião de concertação social. Para já há poucas palavras até à assinatura do acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico para o período 2025-2028. Os parceiros sociais deixam para esta terça-feira as declarações de viva voz públicas e oficiais. Para já apenas comunicados. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal remeteu um texto às redações onde anuncia que subscreve o acordo, mas com críticas. A CCP afirma que teria sido mais útil para as empresas que o acordo fosse mais global no que diz respeito à fiscalização fiscalidade, alteração da legislação laboral e simplificação administrativa. Caracteriza por isso o acordo como ficando aquém das expectativas, mas assina por o mesmo incluir um conjunto de medidas com impacto positivo. Já a Confederação Empresarial de Portugal anuncia por escrito para as redações de que, tendo verificado um esforço de convergência do Governo para com as exigências da CIP, decidiu subscrever o acordo e reserva para terça-feira uma declaração pública sobre o assunto, mas vai dizendo que ainda há muito trabalho pela frente. Para a UGT há boas perspectivas, mas espera que o acordo seja melhorado pelo governo. A CGTP mantém que a subida do salário mínimo nacional para 870 euros em 2025 fica muito aquém e insiste nos 1.000 euros para romper com a política de baixos salários. Assinatura prevista para as 10 da manhã na sede do Conselho Económico e Social em Lisboa, com a presença do Primeiro-Ministro, dos parceiros sociais e também da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Pedro Nuno Santos recusa o rótulo de radical, não quer eleições antecipadas, também diz na entrevista desta noite à CMTV que não é desejável governar em duodécimos. Madalena Salema. Pedro Nuno Santos devolve a Luís Montenegro a acusação de radical. Eu acho que radical é querer que o Partido Socialista viabilize um orçamento de Estado com uma medida de, de CDRS que é criticada por toda a gente, pelo FMI, pelo Conselho de Finanças Públicas, por empresários próximos do PSD. Isso é que é radical. Em entrevista à CMTV, considera que não pode ser o PS a ficar aprisionado num orçamento que vai contra os seus princípios. O discurso sobre o interesse nacional não pode aprisionar a oposição democrática. Sublinha que o governo não pode impor propostas que chocam com o PS, insiste que para os socialistas darem luz verde ao documento IRS Jovem e IRC não podem lá estar. Reconhece que não é desejável governar em duodécimos, nem haver eleições antecipadas. Eu, eu não acho que seja desejável uh, um governo em duodécimos. E, portanto, acho que se pode evitar. Acho que é possível termos orçamento de Estado. E eu já o disse. Não vamos ter orçamento de Estado, não é por causa do PS, é por causa do governo que quer o PS viabilizar o orçamento e quer impor ao PS duas medidas que o PS não quer no orçamento. Eu não acho que elas sejam desejáveis, claro que não, nós não estamos à procura de eleições. Responsabiliza governo e presidente por uma eventual crise política. Na entrevista esta noite, o líder da oposição a defender que só haverá novas eleições se o primeiro-ministro e o presidente quiserem. Pedro Nuno Santos a recusar que a oposição democrática seja aprisionada pelo discurso do interesse nacional. Também esta noite apresentou-se mais um volume volume da coleção Obras de Mário Soares, a história contada, com Maria João Avilés, em ano de centenário do antigo presidente, o auditório da Fundação Gulbenkian em Lisboa encheu-se de figuras políticas, Sandy Gageiro. Numa sala repleta de figuras políticas de várias épocas, com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, na primeira fila, o presidente da República quis destacar em especial uma característica de Mário Soares. Eu penso que é a capacidade de antever o futuro. Uns falaram nisso por intuição, capacidade. Mário Soares antevia o futuro. José Manuel dos Santos, que foi assessor cultural de Mário Soares, é coordenador desta coleção que põe em evidência a importância histórica do antigo presidente. Esta obra dá-nos ainda o testemunho de uma arte da política ou da política como arte. Expõe métodos, faz confidências, desvenda segredos, enumera propósitos, tem enunciados morais e até, felizmente não muitas, algumas tiradas moralistas. Teresa Patrício Gouveia, antiga secretária de Estado da Cultura e administradora da Fundação Gulbenkian, foi convidada para apresentar o livro, realça a sua importância. Compreenderemos melhor porque estamos onde estamos e, sobretudo, como foi difícil o percurso que nos trouxe à democracia e como ela é frágil e contingente e a devemos defender e escolher a cada passo. Maria João Avilés, que conduziu as entrevistas que resultaram em livro, frisou. Não podia deixar de continuar a perguntar. Nunca se pode deixar de perguntar e aquela vida valia muitas perguntas. Nesta coleção da imprensa nacional, a publicação da obra de Mário Soares com Maria João Avilés segue-se à reedição da obra marcante Portugal Amordaçado. E a apresentação decorreu esta noite na Fundação Gulbenkiana, em Lisboa. A fechar, voltamos à notícia de abertura. Os ataques de Israel esta noite no sul do Líbano e Tel Aviv acaba de confirmar a invasão terrestre naquela zona uh, do país. O exército Exército diz que se trata de operações localizadas. É uma informação que vamos desenvolver ao longo dos próximos noticiários. Foi a edição da meia-noite com Cláudia Almeida. Simultâneo Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Seja então bem-vindo à sua rádio RDP Internacional, a transmitir para todo o mundo. Aceito os votos de bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e local em que nos esteja a escutar. Nesta emissão de terça-feira, como sempre acontece, ficamos com o programa passado ao presente e hoje os convidados são Susana Sardo e Júlio Pereira. Fique por aí, continue conosco. Passado ao presente. Um programa de conversas à volta da música portuguesa com João Carlos Calisto. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à emissão de hoje do programa Passado ao Presente, em que todas as semanas conversamos à volta da música portuguesa. Hoje juntamos um músico e uma etnomusicóloga e professora universitária. Falo por um lado do Júlio Pereira, do outro lado da Susana Sardo. O Júlio Pereira com uma carreira na nossa música há mais de 50 anos, parece mentira, e que desde o início dos anos 80 todo o país passou a conhecer, quem ainda não conhecia, com discos dedicados a instrumentos tradicionais como o cavaquinho, a braqueza, o bandolim, e que é atualmente presidente da Associação Cultural Museu Cavaquinho, e a Susana Sardo, que tem desenvolvido trabalho sobre música na lusofonia, muito em particular sobre a música em Goa, e criou na Universidade de Aveiro o polo do Instituto de Etnomusicologia em 2007, já há 17 anos, do qual foi diretor até o ano passado, 2023, não é verdade, Susana? Estou a dizer bem? Sim, é verdade. É e fazes parte, precisamente também desde o ano de 2023, da Comissão Executiva do International Council for Traditions of Music and Dance. São duas pessoas que, de formas diferentes, respiram esta pulsão vital da música e que se cruzam no novo disco do Júlio Pereira de maneiras diferentes. O disco chama-se Rasgar. Uh, é também um livro e tem prefácio da Susana Sarto. Obrigado, Susana. Obrigado, Júlio, por estarem aqui os dois no passado ao presente. Antes de um primeiro momento musical, vou pedir-vos que se apresentem. Vou começar por ti, Susana, dizendo o teu nome completo, a data e o local de nascimento, pode ser? O nome completo. Susana Bela Soares Sardo, uh, nasci na Gafanha da Nazaré, Ilhavo, em 1963. Muito bem. E tu, Júlio? Júlio Fernandes Jesus Pereira. Já nasci em Lisboa, apesar de todos os meus antecessores serem da Beira Baixa. Tens tem carga genética beirã, portanto. Olha, vamos ouvir aqui, vamos ouvir aqui uma escolha da Susana Sardo, ah, uma canção que ela, ela já nos vai contar, que faz parte quase também do ADN dela. É o meu menino, Uh, portanto, aqui a autoria musical do Alexandre Rezende, mesmo do início do século XX, década de 10, e aqui na gravação do Fernando Machado Soares, gravada em 1986, num disco Coimbra Tem Mais Encanto, com produção do José Luís Gordo e com a guitarra do Fontes Rocha e do Durval Moreirinhas. Portanto, estamos aqui entre as guitarras de Lisboa e as guitarras de Coimbra. Fernando Machado Soares é uma escolha da Susana Sardo, que é uma das convidadas hoje no Passado ao Presente. O outro convidado é o Júlio Pereira. Temos o disco novo, o livro disco, e é mesmo um livro, um tomo pesado, felizmente, porque tem muita história aqui também, do Júlio Pereira, chamado Rasgar. Já vamos conhecer dois momentos também deste disco. Esta canção faz parte das tuas memórias musicais mais recuadas mesmo, não é verdade, Susana? Sim, essa canção tem um efeito muito particular em mim e eu costumo até usá-la às vezes nas aulas para falar com os meus alunos sobre esta ideia mítica que nós temos de que a música tem emoções e chamando a atenção que de facto a música não tem, mas ela uh, gera uma situ situações que às vezes nos fazem uh, exprimir determinadas emoções. Algumas são um bocado inexplicáveis e esta canção é, é uma canção que o meu pai me cantava quando eu era muito criança e me cantava para me embalar, para me fazer dormir. E, e lembro-me exatamente do momento em que eu tinha, digamos, três anos e meio, e lembro perfeitamente disso, de começar a chorar quando ele me tentava adormecer, porque a letra da canção <clears throat> e a maneira como ele cantava uh, faziam-me imaginar coisas tremendas ligadas à morte. Sim. E eh, essa ideia de que eu hei de levar o meu menino ao céu quando,